Kagawad Elmer Burias, si Kagawad Bobby Ke, si Kagawad Tesiguran, as in si Kagawad uh, Julife De Lloma, si Honorable Ani Caguelas, as in si Honorable Toto Bichaco na nagpapairahay ngunyan ta medyo na aksidente duman sa may parting bulos kanakaaging aldaw, ano? Nag-text sa tuya, so listener niya to diyan sa bulos, Erosin, na medyo nagkaiguan in aksidente si Kapitan Toto Bichaco. Kumusta tabi dyan sa Bulos, partikularmente ang pamilya ni Lani Palcotelo, no? Makusugon po na nakamonitor sa tuya kada aldaw nin Sabado asin ang mga paryentales niya, mga tugang niya dyan sa Recto, digdi tabi sa Banwa anim bulan. Makusugon pa lang tabi kita sa Sainda tabi. Maray na aga po asin enrobuena tabi sa Saindo. Music oh, nagpapayrahay tabi si Kagawad Toto Bichako ta aram po nindo kan mga nakaaging aldaw mahanlas so tinampo no anay nakamotor lang kita oh, si sir si Kagawad iyuman so ingat-ingat lang tabi sa mga motorista po niya to ipartikularmente ang mga nagmumotor dahil ta medyo mahanlas tabi so tinampo si Vice Mayor Awil Gugula iyuman ha nagpapairay-irahay tabi ini oh Good morning po kay uh, Bossing Larry Lee, Villa Las Palmas Subdivision, si Ma'am Ninette. Ah, good morning po sa sa inyo dyan. Kumusta po kamo? Si Christy and si kasamang Doming, mga pagriba po niya to. O mga barkada po niya to sa Rilance, kumusta tabi? Diyan sa may barangay sa o sa may sitio Uyango sa pamilya tabi ni Chocardo Gulpeo, dati pong PCSO General Manager. Si Dina Gulpeo na permitabi nagmamati sa tuya kada daw nin Sabado. Kumusta man po asin good morning sa pamilya ni Kagawad o ni dating Kagawad asin na uh, Public Information Officer po niya to, Mr. Tony Boy Hilana. Taod-taod alas 9.30 o mga bandang alas 10 ha, ah, sa mga oras na yan, Makakasabay po niya to ang sa tuyang Public Information Officer. Importante ho nun po ang satuyang tuyang uh, uh, ah, topic ngunya na pagkaaga. Tabdaod ta in-scan ko so kunyan. Waste segregation, ano? Kan local government unit, ang tabayanan po niya to, taod-taod lang yan. Sa pagbisita tabi ni uh, ah, PIO Tony Boy Hilana. Sa gabos na mga may birthday, happy birthday. Sa gabos na mga may anniversary, happy anniversary. Pwede po kamo mag-text sa Samuya 0910-7878490. Ulitin ta, 0910-7878490. Pwede man po kamo magsurat sa Muya ang samuya pong address, Arangkada Bulan, care of Jude Ikap, DWBSFM, Zone 4, Bulan. Good morning po kay Kapitan Chito Del Monte, Zona 4, si Kapitana Ibon Nas, Zona 8. Good morning. Pwede man po kamo mag-log on sa dwbsfm.tripod.com. Taod-taod, so mga bandang alas 11, ang announcement po niyato kan mga nanggara na po sa loto, mga winning numbers po, kan uh, loto, no? Pon po kan nakaaging semana sa Godtabi, Kasubangi. Dai ko nahapit ngunyan, nagdadangog siguro si kasamang duming, ano? Makipaabot na lang tabi digdikan uh, mga winning numbers po niyato. Ang tabayanan po nindo yan, mga ko- loto customers, ano? Ang mga winning numbers po uh, i-announce po niya to mga bandang alas 11 ngunya na pagkaaga. Bayan mga tugang, dapat po nindong abangan ang programa dahil ta pano po kami nin mga impormasyon, inahalat-halat naman si uh, partner Angeline Hilana, garito Gariturog pa, aba? Gising na po. Alas 9 na tabi. Bango na, bango na, bango na, bango na. Medyo mauran pa, no? Alright, abangan po nindo mga tugang taod-taod ang sa tuyang mga bisita. Mga bandang alas 10 ngunya na pagkaaga, uh, na sa tuya pong bisita si Mr. Tony Boy Hilana, dati pong kagawad Public Information Officer. Pag-uulala, uurarayan po niya to, sandali lang. <laughs> na medyo, dahil pagkita naka, uh, ah, pag irestoryahan po niya to uh, na waste segregation, no? Ang programa po kan lokal na gobyerno Kambulan sa pagbisita po 'yan ni PIO Tony Boy Hilana. Ang tabayanan po nindo 'yan ngunya na pagkaaga. Siringman, ang uh, ah, detalyes, update po niya to, kasuugma, may nangyari tabing inkwentro sa barangay Bulawan sa Erusin, Sursogon, no? Alas 12.45 nin pagkahapon, kasuugma. Taod-taod, makakaulay po niya to ang satula ang satuyang Police Community Relation Officer sa na uh, Police Provincial Office na si Colonel Ardales. Kukuhaon po niya to ang detalyes kan manunungod tabi na inkwentro dyan sa may parting Bulawan sa Irusin, Sursogon. Abangan man po tabi nindo ang uh, interview niya to pakikipag-olay uh, via cellphone sa mga personahes po tabi kan Department of Trade and Industry. Taaram po nindo may mga produkto, may mga commodities na po kita ngunyan na halos surusimana nagtataas, no? Aaramon ta po kay Madam Evelyn Pagyo and head kan Business Regulation and Consumer Welfare Division kan Department of Trade and Industry ang mga commodities na na-identify kartabi ninda na padagustabi na nagtataas sa mga oras na ini asin sa mga masunod patabi na mga simana. And makakaulay man nga to, right after, an statistician ka na Bureau of Agricultural Statistics, ano, na si Cho Ben Timbas o si Mr. Ben Timbas, no, ka na Bas o ining Bureau of Agricultural Statistics ang mga human, mga agricultural products, no? Na padagos ngunyan na naglalangkaw, ha? halos surusimana. Maaraman po niya to yan, ma-identifikar po kan mga maapudan niya to taod-taod na mga personahes kan DTI, as in kan Bureau of Agricultural Statistics, no? Ang mga commodities na nagtataas, as in ano ang mga rasones ngata tapadagos tabi nagtataas an mga presyo kan mga pangunahing produkto tabi sa satuya tabing mga merkado publiko. An bagas pa lang tabi ngunyan, grabe na sa pagtaas. No, di bale. Ta, ta, next week siguro makaulay taman si uh, provincial manager uh, Barcelona ka National Food Authority mahagadan taman siya nin mga pagpapaliwanag ah, manunungod sa pagtataas mo niyan kan mga bagas as in ining mga o ini pang uh, national uh, ining NFA rights no Iyan po mga tugang ang dapat nindong abangan sa programa dahil anta gabos po yan hinguwaon po niya to na makaulay ah, digdi po sa satuyang programa. Ang mga na ko tabi na mga pangaran hinguwaon po niya to na makaulay sa programa, no? Taaram po nindo. Grabe na talaga sa pagtaas mo niyan, Erwin. Kan mga commodities niya to sa merkado publiko, ah? Good morning, Tabi, sa imo, Erwin. Good morning, mo, Tabi, Jude. Oo. As good morning sa gabo sa mga parahin ng niyog ka mm. nasa tuyang arangkada bulan. Mm. Para mo, um, ha? Pati palang an manok, pati palang an mga baboy, ha? Magtataraasan pa lang. Grabe oh. ko niyan, Jude. Ang pagtaas ka nung no, oh, mga, barak, mga barakalong ta. As in, uh, ang Dayson na nagtatagas, Jude, kitang dua. <laughs> Amo nga ni. Amo nga ni. Ano? Kami ilang anda ay nagtatas. Bueno, may actual report kita mismo sa Laog Canrelanse, no? Maaraman niya to uh, na sa tuyang uh, mga presyo dyan, kan mga pangunahing uh, uh, bilihin, sabi nga ni Kayan sa Tagalog. Ang tabayanan po nindo, ano? Ang uh, sa tuyang mga follow-up dyan, and ang mga pakikipag-ulay po niya to sa mga personahes, kan mga ahensyas de gobyerno na imbolgado tabi oh, aha, na imbolgado tabi sa kunyan. Mm. Good morning po sa staff kan Bulan Satellite Television Network. And sa tuya pong manager si GM Nick T. As in mga pagribang niya to dyan, si Marlon, si uh, ah, Ninette. Charmaine, Ninette. si Ninette, si June, and technical crew kan BSTV. Maraming salamat sa pag-monitor sa tuya ang na pagkaaga. Kumusta sa Bless? Ah, mayad mo na yan ang panahon sa bliss. Medyo na. <laughs> Narema ng panahon. sa bliss lang, ha? <laughs> Pero, By the way, mm. Aan ko ha, nasa mo na nakuha dito, mm. mga agihan. May mga mm. agihan kami na medyo naraot sa baha. Amo. Okay nga ni uh, Sanian, medyo nagpapasalamat kita ta, igwasin na medyo mm. mayad ang panahon niyan. Mm, mm. Na sana din na odor din. Maski medyo mauran-uran. Medyo mauran-uran. Oo. Now, uh, mga tugang, abangan po nindo mo niya na aldaw palang tabi, uh, Erwin ang pagbubukas kan pinakabagong James Dean Zisler. Yan, yan. Sa Sound 2. Sa Sound 2, syempre. Abangan tayo ni. Salawad yun ang pansit. Aba. Salawad ng fried <laughs> chicken. Di ba, oh, Jun? Amo, amo, ama. Sobrang siram. Amo. Pero bago inihilain, ini duman sa may sabang pa. Yan, yan. Yan sa may sabang. Itong itong saro ito. Ay, ito oh. ito oh, bukas pa ito sa dibdib niyan. Amo. Pero ini mabukasin dangon yan diyan sa Sound 2. Sa Sound zone 2. Ining uh, James Dean Sisler music lounge, and restaurant. Okay, abangan pa po yan mga tugang. Tama, bukas na yan sa mga maabot na panahon. Munyan, munyan na daw. Ah, munyan pala grand na daw. Grand opening, grand opening. Yes. Good morning po kay Mr. and Mrs. Dina Itona. Okay, sige, ah, Erwin, habang inaayos tadi diyan mga papel-papel niya to, Okay, ah, gusto ko matabi ah, i-greet ang mga taga-Bliss Ready na. na mga nakatutok sa satuyang programa. Mm. Lalong-lalo na ang satuyang mga ah, kataraning duman sa Bliss, si Verna Garbin, si Daisy Gupela, si Chia Cruming Lasanas, si Chia Puling Hirado, si Manay Tita Aliaser, si Gigi Grafia, si Elsa Bartolay, Nelia Ranada, si Chelid Ranada, Biay Gomez, si Manay Coco, asin ng Intiro ng mga taga-Blaze. Kumusta tabi ka mo doon, Intiro? Ayan, good morning po. Nagdadangog sindangon yan, ano? Okay, good morning po sa Sendo. May report man po kita taod-taod about po kaining uh, ah, overall damage, ano? Uh, ka nakaagitabing uh, ah, uh, grabe tabing pag-uran, ano, digdi sa munisipyo, Munimbulan, sa ibang parte kan sa tuyang probinsya, may kopya kita hali sa Bureau of Agricultural Statistics, ano, mga danyos tabi ini sa puon sa palay, puon sa livestock, sa sagkod tabi sa ano pa anya de, ha? Sa palay, sa mga livestock niya to, ha? Mm. Milyones palang tabi, so danyos po niya to, ha? Milyones, so danyos. Pati na so mga uh, ining inaapod niya tong mga um, damage report ini pon sa fisheries, ha? Pon sa um, livestock and poultry, sagkod sa palay. Good morning, Tabi, kay Bruce, sa pamilya dyan, Tabi, sa anong barangay ba si Bruce? Ha? O, oh, sige, good morning na lamang, Tabi, sa indo dyan. Okay, sandali lang. Ta, uh, tawagan ta na siguro uh, ah, SM uh, ah, ah yeah, din na okay at ugaring ang microphone ay ka na bahala okay sandali ha ta kulang kaya kami dibding personahes pa sandali lang Alright, mga tugang, ang oras nga to, alas 9, 9 na nin 9.09 pagkaaga. Pinagkokontak na po niya to si uh, Colonel Ardales, ang sa tuyang Police Provincial Community Relation Officer, no? Digdi po sa Provincial Police Office, Campo Salvador Escudero Senior. Para makakuha po kita ng detalles, manunungod tabi sa inkwentro na nangyari sa Bulawan, sa Erosin Sursugon, kahapon, no? Sandali lang ta, pinagkokontak mi pa. Oh. Ah, sandali lang ta, pinagkokontak mi pa si uh, si Colonel Ardales. Maka, yadi. Si Colonel Ardales po ang sa tuyang PCR sa Police Provincial Office Campo Salvador Escudero Senior, No? Okay, ta aram po nindo an encuentro kasuugma embuelto po an grupo sarong grupo ka na Third Scout Ranger asin na uh, walong armadong kalalakihan na pinagtutubudan na mga miyembros kan rebelding grupong NPA. Okay? Sandali lang ta kinokontak po niya to si uh, Colonel Ardales sa mga oras na ini nganing makaulay po nyato nin live sa satuyang programa and uh, makahagad po kita nin kompletong detalyes manunungod po sa nangyari tabing inkwentro uh, ah, ngunyan na pagkaaga. Okay, sandali lang. So, Okay, sandali lang, tayo na sa linya si Colonel Ardales. Ngunya na pagkaaga. Colonel, good morning po. Si uh, Colonel, good morning po. Si Jude Ika po ini kan DZRS as in 1FM Bulan. Makibalita po kami sa nangyari pong inkwentro sa Irusin kahapon tabi. Ito na nangyari na inkwentro Jude kasuhapon. Opo. Mientras na nagpapatrolya at uh, tropa kan uh, ah, third discovery Apo. Na nakadokordinda si grupo, yung eh, mga armado na mga rebelde, duman sa barangay Bulawan, Erosin. Eh, apo. At ah, nagkapo rin ni Jod, nagkaiko ni meeting engagement, nagkaputukan ni eh, sa loob ng mga 15 minutos. 15 minutos. At sinta, pagkatapos kaya, nag-withdraw naman so mga kalaban ka na militar, kasi rin duman sa kapabuldan ka na sa mm. na barangay. Apo. May casualty po tabi kita, Colonel. Wala po dyan kay Kuan, nai-report na casualty maski sa Ladukan gobyerno, pati mm-hmm. sa Ladukan Kalaban, dahil man si uh, ah, nahiling na casualty duman na nai-report kaswapon. Opo. Nagaano po duman so walong uh, persona tabi uh, sa area po kan Bulawan base po sa report na napaabot po sa Indo. Wala man ti basta nahiling ng minda na yaon duman sa may vicinity kahit na sabit sa barangay Opo. na nahilingi ang kan na tropa kan militar na sina pinaputukan sinda kan grupo kaya nagkaigwa kay nagresulta ito sa exchange of uh, firefight ang nabot nga ni Kiting si Minutos. Ah, okay. Alright. Ah, pano kahapon tabi sir, may listener po kami na nag-text sa muya na nagkaigo nga na inkwentro dyan sa may parteng Bulawan sa Erosin Sorsogon. Kaya mm. nakiapod po kami sa imo. Iyo, may mga na-recover naman yun so tropa kang uh, ah, gobyerno Apo. na igwang nakuha naman na sarong binocular so telescope yung mga ini nga pigagamit. Apo. Pagkatapos igwaki lima na blasting caps ang pigagamit mga ini sa mga dinamita. Apo. Uh, pagkatapos, igwaman ki mga assorted na subversive documents, muda medicines, igwaman ki mga bulong siguro, pinagamit man yung duman sa <laughs> kabubuldan ng mga bulong na yun. Eh. Yun yung mga na-recover kan trumpakan mga gobyerno kasuapon, hal duman sa pinangyarihan ka ng kwentro. Ayun. Okay, at least uh, nakawa tatabi sir ano, uh, na latest report sa Indo na finorward kan mga tropa kan uh, 3rd Scout Ranger dyan sa may parteng Erosin. Mm. Mm-hmm. Alright, sir. Ikaw pa nga nagikasumpon niyan dyan ka habang nagpupursot operasyon Opo. an uh, itong naipainkwentro na tropa kan gobyerno kasuhapon. Opo. Pagabot ka mga alas 12.15 ang na nainkwentro mong gararin ninda ito na nagdudurulag na grupo. Awa mo. Oh, pero wala man giraray ki na i-report na hmm. may nalugada no, ano man nakaswal ti digdi. Kaya kaswapon, bali duwang beses ito nagsaragupa na grupo na ito. Ah, duwang beses. Oo. Oh, uh, kumusta po ngunyan ang sa tuya pong uh, ah, an ining uh, problema po niya to sa insurgency? Well, ang problema ta sa insurgency, eh, that is uh, uh, actively being taken care of by the armed forces and okay. the Philippine National Police. Uh, magkatuwang kita dyan. Alagad, uh, dahil nga sa padagos na, esper, uh, na sa tuyang ginigibong uh, effort, uh, nilalaom ta na sa lalot uh, madaling panahon, medyo mabawasan tao, kundi totalmente na mahali sa inidig na problema na inyo. Mm. Okay. All right, sir. Sa ibang issue po tabi kita, sir. Ta sige ngunyan an kalat kaining text message sa tuya. Base kung pwede may confirm po nindo o may news po kamo about po kaining uh, insasabi ko no na mga grupo kan uh, mga foreigner ini na nakaban ko no tabi ini na nagkukuha nin mga aki Aga, ah, ano po katotoo? Ano pong report po dyan sa Indo, sa provincial office? Actually kami, Jude, wala kami kayan kay official na confirmation dahil okay. kami nakaka-receive kay direktibo ano man na uh, official na message sa sa Samuyang kay Requartes kung hain duman baka pinag uh, uh, report na nainot na hali and duman sa Metro Manila and uh, somewhere in Quezon Province. po? Ngunyan, sabi, damo, uh, pag-abot kayo hindi sa muwi. Naglaog man ako sa, sa CP ko, mga pirang bisis naglaog yan na uh, alarm na yan. Oh. Ah. Nahil, nahiling ko na, dahil man ako kinaila problema duman. Ah, sabi ko, mas makakatabang man eh, kung talagang totoo ini. Eh. So, it is a must na ma-inform ta so, sa tuya ng mga kababayan, nga ni makapag-iingat sa aron kay ni una problema alaga dai kami ki official na confirmation as of now tungkol diyan sa report na yan kung totoo yan o ano yan so uh, we can say na negatibo tabi ni na, na text message na ni na masasabi na negatibo yan ta dahil nga rin pakita kay konfirmasyon kaya. Ah, uh, dahil siguro kung totoo talaga yan, malay natin kung totoo. So, eh, eh mas marami man siguro giraray na maglikayan sa puwet na ah, uh, mga tugang, ang uh, mga katugangan. Ah, kuning kaso iyan, lumuwas sa uh, tuyang verification na may katotohanan na yan, mas magayon na, nangunyan pa lang, nakakapag-andam sila. Ayun. Okay, maraming salamat sir. Ta very limited lang po ang sa tuyang oras sa mga oras na ini. And kuwaon mi po kamo nin mensahe live po kita digdi sa 1 FM Bulan. Nadadamog po kita diyan sa Erosin, sa Matnog and Magallanes area. Go ahead sir. Oh, sir, mga sa kuya nga nila paabot sa Sainga, araw nga kayo na may mga nagkakalat na mga reports na yan. Anyway, wala man akong nahiling na maraot dyan. At uh, ah, magayon yan ang warning na yan kung talagang totoo yan. Kung sakali man na kung totoo, lumuwas sa confirmation, talagang totoo yan, so just simply ignore it. Okay. Maraming salamat, sir, sa panahon mo tabi sa Samuya. Okay, salamat din, George. Okay. All right. Okay. Mga tugang si Colonel Ardales uh, ah, na sa tuyang uh, ah, PCR o Police Community Relation Officer Kana Campo Salvador Escudero Sr., Sorsogon Police Provincial Office. O, wala na kibed. Handali <laughs> lang. Uh, aha. Okay, so... Mga tugang, nakaulay po niya to ang satuyang uh, ah, uh, ah, Police Community Relation Officer ka na probinsya o ining uh, Police Provincial Office sa Campo Salvador Escudero Senior si Colonel Ardales. Manunungod po tabi sa engkwentro na nangyari tabi sa Bulawan, sa Irusin, kaso ugma. Dahil po nin casualty sa magkaibong tabi na grupo. duwa pa lang ka beses no uh, na mga pinagtutubudan ng mga miyembros kan Rebelding Grupo NPA asin mga miyembros kan 3rd Scout Ranger. Dahil ining problema po niya to sa insurhensiya, ah, no? Awat na po ini na problema. Awat na. Sagod mo niyan, ano? Nagpapadagos po ining problema. Out pa man lugod, ano? Na ang satuya pong gobyerno, as in anlado po ka na uh, Communist Party of the Philippines, no? Magkaigo na po nin uh, tunay na pagturukaw, no? Pag-urulay, para sa tunay na katrangkiluhan po niyato, kapayapaan sa satuya tabing nasyon. Ha? Para magpadagos na po ang satuyang pag-asenso, kaipuhan po niyato nin tunay na kapayapaan. Ang satuyang pamibi sa magkaibong na partido, good morning Chris, na matukawan po lugod ninda sa pinakasensero asin pinakatotoo na pag-urulay para sa katrangkiluhan po niyato sa Satuya Tabing Nasyon. Alas 9, alas 9.29 pagkaaga, si Chris Gupela, gwapong-gwapo yari ng unyan. Oras, hatid sa inyo ng gas station, Gandadera Street, Zone 4, Bulan, Sorsogon. Good AM po, nakatutok po kami sa programa nyo, 0920-732-6621. Sige po, maraming salamat. Di, dyan sa may parting Pulot Baya Tabi yan, anong barangay ba yan na Iguanin Detachment na dyan kan 3rd Scout Ranger? Gari Iguana dyan parte sa ano, mm. Good morning, Tabi. Bati ko lang po ang mga gwapo sa B-House. Anong B-house? Sa house. Ha? Ah, talaga? <laughs> na si uh, Alan, si Jerome, si John John, si uh, si Jake, si Boyet. Ayan, good morning po. Good day, I'm Jude. Bati ko lang po si Kagawad Tias and Uya Olikino na may meeting niyan sa Barangay Hall San Monte Calvario. Salamat po. Mga taga Monte Calvario, maray na, hapo, maray na aga po sa Saindogabo. Gabo. Again, mga tugang, uh, Erwin, ang tabayanan kan sa tuyang mga pagriba, sin mga paradangog nyato, ngunya na pagkaaga, ang pagbisita man sa tuya sa live studio, si uh, dating kagawad, asin ah, public information, na uh, sandali lang, public information officer nyato na si Mr. Tony, Tony Boy Hilana. sa tuyang uh, ah, pag-uurulayan, ining waste segregation scheme, no? Uh, programa po ini kan sa tuyang lokal na gobyerno Kambulan, So, very interesting ini. Very interesting ini. Mm-hmm. Uh, ah, ini sa segregation, sa Yun. waste, uh, sa waste management mm. sa tuyang municipal. <clears throat> okay, so yan ang naantabayanan niya to taod-taod and uh, ang mga interviews pa niya to kay uh, Mr. Tim uh, uh, Mr. Timbas, ano? Ben Timbas kan Bureau of Agricultural Statistics. As in, si uh, Mrs. Evelyn Pagyo kan Department of Trade and Industry ta tasig ngunyan ang langkaw tabi ha bueno nasa ibong nalinga kwaunta an eno tarangkada kan mga istorya si Chris Gopela tabi nasa ibong nanalinya aha maluya talaga kita pag wala digdi si Bruce ha? <laughs> oh sandali lang tabi ta may may ano kam may magayunon kami digding uh, fanfare sendo <laughs> Andali lang ha. Naganap, nakalap, ngayon inyong masasagap. Arangkada Bulan News Alert! Chris, good morning, Tabi. Pasok. Alright, uh, marinal daw sa imo, Jude, dahil gusto yung mga parinyog. Uh, ah, arestado ang duwang lalaki matapos balgaon and PD 1602 or uh, presidential decree yung ibagang uh, batas na tigbabawal ang paguyag kaining uh, ah, sugal na karakus o hantak sa tuyang dialekto. Naupol sina Benito Graho, 32 anyos, may agum, presidente kan Barangay Labuy, Matnog, uh, mm -hmm. asingman si Jordan Gubat, 34 anyos, may aguma na sin uh, ah, residente kan uh, ah, zona 6 digdi sa Banwangan kan Bulan. Mm-hmm. Nakaliis na Marso 7 al daw nin uh, ah, Biyernes o mas o menos alas 4 an hapon digdi sa may uh, Bulan Public Market digdi sa may Zone 4. Mm-hmm. Na-recover man sa pa- posisyon kan uh, mga minasunod na suspitsado ang tulong 20 peso bills or 20 peso bills asin apat na 5 peso coins mm-hmm. or 5 peso coins na nagkaamuntar sa 80 pesos na pigtubunan na ginamit kining uh, mga suspitsado na pantaya sa nasambit na sugal. Dagdag pa man jud uh, ah, kan mga nakaulay ta duman nakuhaan man ki sarong kitchen knife ining saro na sa mga suspitsado na nakilalang si Jordan kan uh, sarong uh, kitchen knife ngani na maabot sa 11 inches ang kahalaba kay ni. Mm. Asin man nga ni, uh, matapos sindang mahupol, asin madako, pigdaraman sinda dyan sa Bulan uh, Municipal Police Station para sa nagkapirang oras kan pagkakulong. Inman natulos naman sindang pigpaliwanagan kan uh, nasalaan sa kanilang ginibuhan. Asin kung ano po pwede, dainin hindi ni utrohon, tama yung man sindang makuha dyan. Tasugal bagayan, pwede lang mawara sa kanilang mga kwarta. Mm. So yan ang nakuha at ang impormasyon, Jude. Uh, pasalamatan taman ang balatang ni hatutuya kan Boys Hair Salon dyan sa may Zone 8 na pagsadiri ni um, Madam Poy Salikan, uh, Zona 8. Okay. Uh, yan, nakuha tang impormasyon na ligi sa luwasan Chris, para sa Chris. katabulan. Sandali, Chris. Ah, uh, base kung makapasirin kita sa Relance, ah, uh, para sa market watch niya to, makuha niya to ang mga actual price duman ta ara mo Chris. Grabe pa lang ngunyan ang paglangkaw kan mga nagkaperang commodities niya to dyan sa sa tuyang mga merkado. At least maaraman kan sa tuyang mga paradangog. An mga presyo ngunyan kan magpuon sa sira, sa sardinas, sa mantika, asin iba pa na kaipuhan po niya to sa Arwal daw. Roger to that. Thank you, Chris. Roger to that. Sige, maraming salamat si Chris Gopela Tabi uh, ah, na uh, report an enot na arangkada kan mga istorya hali dyan tabi sa luwasan. Oras niya to alas 9.26 na nin pagkaaga. Sandali lang. Okay. Si, uh, ah, kuhaunta daw ang linya ni Erwin. Oo, ah, si Chris. Mm. Okay. Andali lang ha. Ta, medyo ang samuyang. <laughs> okay. Um, Mhm. Sige, kuhaunta ang linya ni kasamang Erwin Santiago sa dugang na report ngunya na pagkaaga. Good morning, Erwin. Yes, good morning, Jude. Good morning mga sa sabi mga parantabay kan uh, ah, arangkada bulan. Good morning man tabi sa mga taga Zona 8, lalong-lalo na si Barangay Captain uh, Chairman, Barangay Chairman Yvonne Nas. Kan nakaaging Sabado, pitsa ulo kan Marso, ginawa rin oportunidad na makapagpaliwanag sa DSTV sa programa ni Karek na LGU Hours ang Barangay Chairman Kansona 8 na si Kapitana Ibon Nas manungod sa mga isyo na pigpadara ng mga text messages sa programa. Initulos na tinawa ni Kapitana ni Maniligong Paliwanag at sinang Barangay Administrative Assistant Kansona 8 na si Mrs. Mariel Poblete nagtauman paliwanag sa mga reklamo sa iya Sigun sa duwang nasumpit na opisyalis kan barangay, partikularmente si Kapitana Ibon, un anuman ang mga reklamo asin bote paabot sa barangay opisyalis. Bukas ang barangay hall sa pagbati sa inda. Asin dagdag pa ni Kapitana na handa niya ang simbago na sintawanin solusyon ang mga problema sa barangay sa abot kan sa iyang makakaya. Ang Kapitana kaibanan ng mga barangay official kanso na 8, Panagusman kan sa mga programa sa barangay Sirikan Feeding Program para sa mga malnourished na mga bata sa Zona 8. At sinsigon sa report, uh, Zona 8 ang ligwan ng pinakadakod na bilang malnourished children. Ang mga opisyalis kan barangay nagpapakaon sa mga ating. Ang pagkaon siguro sa rekomendasyon kan nutritionist ayon sa Rural Health Unit. Apera na ini isa sa mga plano ni Kapitana ang mag-taxing mini library para sa mga barangay, lalo-lalo na sa mga kabataan. Ipaman siya rin sa mga plano niya para sa barangay. Sigun sa ang kooperasyon ng pakikipagtabangan ang kaipuhan para mapadianis na noto ba mga plano para sa barangay. Tal mga inidiri marirealisar kung wala si pagkikipagkooperar ang mga nasasakupan. So yan po sa tuyang karagdagang impormasyon, halidig sa Zona 8 para sa Rangkada Bulan, Erwin Santiago reporting. Maraming salamat, Erwin Santiago. Gari maliksion si Erwin ha, ah. nasa Sono 8 na. Dati nasa <laughs> studio, ngayon nasa Sono 8 na. Ang galing. Good morning po sa satuyang barangay Captain Jan na si uh, Kapitana Ibon Nas. May magayuno na programa pa lang tabi, ano? Ang feeding program ninda dyan para sa mga malnourished na mga kaakian. Magayunon po yan tabi na programa and saludo po kita dyan. Sana magpadagos po yan and sana may mga individual, may mga, oh yeah, individual na magsuporta sa programa na yan. Good day yan po, pakigreet man tabi ang mga gwapo na border ni Madam Malu na sila Paul John, Mac Mac Jr., Bon Joshua, Richard, Rico, Uyong at pinakamagandang si Ate Fe. Aba, good morning po tabi. oh, dyan po sa Sabang Park, particularmente sa James Dean Zisler, si Jillian, and si Lovely, and si Padiayong ka na Simon's Play. Okay, uh, pwede po kamo mag-text sa Muya sa 0910-7878-490. Sa puntong ini, nagbabalik tabi si Chris Gopela. Chris, go ahead. Alright, um, Reynaldo, sa imo gyara Judas insto yung mga parehin ninyo. Anti-rabies vaccination sa mga hayam inimplementar. Mm. Bilang parte sa taunan na aktibidad sa lokal, uh, lokal na gobyerno sa Bulan, pinatugan na sa nakaagi ng Marasotres sa Barangay San Francisco ang pagbakuna sa mga hataman na ayam kontra rabies. Aha. Kunain inina na materialisar man sa pangungunasan sa ato Municipal Agriculture Office, mm-hmm. may 43 na sin mga ayam ang nabakunahan sa Barangay San Francisco mm-hmm. ng inina kampanya magpapadagos. Kunain sa nakaagi na simana, Naka-schedule naman ang pagbakuna sa Barangay JP Laurel. Uh-huh. Nain nasa 57 ang nabakunahan ng sa Otave na may 62 man. Kubeto sing kampanya na mahatagan sinatensyon ng mga tama na ayam para sa kanara immunization anungod sa pagkontrol sini na rabies na mabawasan ang kaso sa mga nakakagat na ayam na may rabies na posible pa makaus mm. uh, ah, makakausasin pagkamatay sa biktima. Mm. Ang Municipal Agriculture Office may mga nakatalaga naman ng mga schedule sa mga barangay na bibisitahon para sinina kampanya. So yan ang nakuha tayong impormasyon na digdi sa luwasan. Sin uh, ah, baratang nihatod man sa tuya kan uh, ah, Poise Hair Salon dyan sa may zona 8 na kung saan nga ni pagsadiri ni Madam uh, ah, Poise Haling. Sin man kung si sayang gusto magpaborog asin uh, magpa-relax dyan, pwede dyan, barato na. Dennis pa. <laughs> Ayun. so yan ang nakuha tang impormasyon. Halidig sa luwasan, Chris Gupela, balik mangrare sa imo Jude. Alas 9.31 yun, unanin pagkaaga. Sige, si uh, Erwin. Nagbabalik si Erwin sa uh, linya. Andali lang. Ha? At, uh, alas 10 po ngayon ng pagkaaga, si uh, Mr. Tony Boy Hilanan sa tuyang Public Information Officer. Magiging bisita po niya to sa live studio para po sa programa po kan local government unit na waste segregation scheme asin iba pang mga bareta ali sa local government unit ang tabayanan po nindo yan sa programang Arangkada Bulan okay ah uh, si may may nag may nagbi break ah sandali lang ha and sa mga masunod po na mga oras Maantabayanan po na tabi nindo ang sa tuyang pagkipag-ulay sa mga personahes ka na, okay, ka na Bureau of Agricultural Statistics as in Department of Trade and Industry digditabi sa probinsya ni Sorsogon. By this time, nagbabalik tabi si uh, Erwin Santiago. Erwin! Oo, sandali lang. Go! Up, sandali lang, sandali lang. May nagtatapak san sa imo tabi na radyo. Ha? Okay, try again. Hello, Jude. Okay, okay. Fire. Community Education Program alungod sa migrasyon kakondukta ron diri sa bulan. Mm. Ang opisina ng Presidente Gloria Arroyo sa Pahagisan Commission on Filipinos Overseas nagpap nagpadara sa sayo impormasyon sa lokal na gobyerno sa bulan sa nakaagi na Pebrero 29. Manungod sa kakondukta na Community Education Program on Migration ni Ano Marso. Inira Community Education Program on Migration, himuon sa paagi ng symposium niya na maabot na Marso 14, didi sa sa ato munisipyo, kunhain ang magiging partisipante sa nasabi na aktibidad, mao ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Kabataan, Barangay Officials, ang opisina sa local civil registry, mga empleyado sa munisipyo, marriage counselors, representantes hali sa local government organizations, na lalo na mga potential migrants. Lalo sinasabi ng komisyon na maipaabot sa publiko inilang programa sa kada syudad ng munisipalidad sa paagis ng pagkondukta school symposia on migration, public assemblies, radio interviews sa iba pa. Kung kaya nga niyan sa kanila opisina nakikoordinar sa opisina ni Mayor De Castro, base may ninsyara na sabi na aktibidad di sa sa ato bungto. Katuyuhan sinasabi ng programa ang mapaabot sa publiko ang mga impormasyon na makadalon sa kanila mga pagdidesisyon malungod sa pag-migrate o paglipat o gusto namang ibang bansa sinsayo na individual o pamilya. At pero pa ang magkaigwa partisipasyon ng pagmapalangkaw ang kinadman sa publiko malungod sa mga issues involved sa migrasyon, elder marriages, mga regulasyones, polisiya ng programa sa gobyerno kontra sa mga illegal recruitment ng trafficking. Saramis Ivy Maravillas, Ruth Duwalo ng Direktor Regina Galias, ang mga personalis na ari sa nasabi na komisyon ang makikikoordinar dito eh sa sa ato munisipyo. Yan Jude, ang sa tuwing mga karagdagang report, halidigdi sa luwasan para sa Arangkada Bulan, Erwin Santiago reporting. Maraming salamat kay kasamang Erwin Santiago, nagtaw po sa tuya nin report sa mga oras na ini. An oras po niya to, alas 9.36 na nin pagkaaga. Mabalik po kami mga tugang, may pagirumdum po sa samuya pong istasyon. Oras hatid sa inyo ng Mungas Station, Gutadera Street, Zone 4, Bulan, Sorsogon. Ay, sandali lang. Ang Arangkada Bulan ay nagpapasalamat sa bubuo ng Sangguniang Bayan ng Bulan sa pangunguna ni Vice Mayor Awel Gogola kasama ang sampung kagawad ng ating bayan, kagawad Don Don de Castro, kagawad Guto Pironga, kagawad Sin Hirona, kagawad Elmer Burias, kagawad Renato Guban, kagawad Kesi Guray, kagawad Jolife de Leomas, kagawad Bobby K, ABC President Toto Pichaco, SK Federation President Anika Guelas. Maraming salamat sa inyong suporta sa programang Arangkada Bulan. Maraming salamat sa mga sumusunod na sponsor sa Philippine Charity Sweepstakes Office, Mungas Station, St. Jude Transit, Daily Trips from Bulan to Pasay, Cubao. One Big Shop, tinapay na masarap, mura at dekalidad pa. 509 Police Provincial Mobile Group headed by Police Senior Inspector Alvin Gruba. parang kada bulan ay nagpupugay at nagpapasalamat sa mga sumusunod na sponsors Local Government of Bulan headed by Mayor Helen Rose De Castro, Sangguniang Bayan, SK Federation President Anika Guelas, PIO Tony Boy Helana, 509 PPMG, Bulan PNP, Bulan Lotto Outlet, Barangay Captain of Zone 4, Chito Del Monte, Barangay Captain of Obrero, Panding Gueta, Villa Las Palmas, Bulan Dental Care. Si Jude Ikap sa Arangada Bulan, live, live. Si Jude Ikap sa Arangada Bulan, live, live. Mga tugang padagos po kamong nagdadangog sa programa ng Arangkada Bulan, alas 9.38 e na tabi nin pagkaaga, oras sa bilog na Pilipinas. Hatod sa tuya kan Las Palmas. <laughs> Good day, I'm Jude. Greet ko lang po ang ah, mga mabuot asin mahiguson na mahiguson ang mabuot asin mahiguson na barangay chairman San Lahong na si Wilson Wilson Hime. Kapitan, keep up the good work and God bless you. Take care. Aba. Sige po, um, congratulations po and uh, keep up the good work tabi, Kapitan Wilson uh, Hime. Kan Barangay Lahong, Dignitabi sa munisipyo ng Bulan. Good morning man kay uh, Honorable Kapitan Chito Del Monte, Kanso 4. Ay hali pa lang ang pagbati kay Tita Odi. Yan. 0910-7878-490 ang sa tuyang cellphone number digdi sa estasyon pwede po kamutabi magpaabot. Possible na palang tabi ngon yan an Magallanes, ano? Nakakalaog na an arenman na klase ng bihikulo diyan tabi sa Magallanes kun hali ka diyan sa Huban, no? Kahapon o ka nakaaging aldaw, tulong persona pa ang pigahanap ha, sa ah, may particularmente sa may inkarisan Tulong persona pa an inahanap duman sagkod sa nakaagi tabing aldaw. May communication kita kay Vice Mayor uh, Manuel Ragrario ang mabuot asin mahigos na Vice Mayor kan Magallanes Sorsogon. Okay, nasa linya, naka-standby si uh, Noel Ernale, kuwaunta ang dugang na impormasyon. Noel, good morning! Okay, uh, sa dagdag niya itong barita, sa Liana Pagkaaga, karong selebrasyon ng pinagkondukta uh, kung saan nga ni sa nakagi na Pizza Ono San Marso, Sabado, Pinatugan ng pagselebra sa Women's Month sa Sabang Park Pavilion na kunain ng Bulan Women's Federation na kinukumpisto sinibaiba ng Women's Organization. Mawan mga partisipantes, kasabay man ang mga health workers halipa sa probinsya San Sorsogon. Bilang partisipasyon sa Rural Health Unit, nakaigwa sin orientasyon manugod sa pap smear. Kunain si Dr. Estrella Payoyo, Municipal Health Officer, San Bulan, mga nagsabi na bilang guest speaker Mao paliwanag na nagkatag impormasyon manungkol sa common reproductive health problems sa mga kababayihan Aha. na mga ninang breast cancer ng cervical cancer mm. na dapat matagal atensyon kay mao ini ang mga mayorya na nakamamatay na hapdos sa mga kababayihan. Mm. Sa paliwanag ni Dr. Payoyo, hinatagan niya focus ang importansya sinatab na pagprebentar sini ng mga hapdos sa pagisin mga eksaminasyon Hirog sa self-breast examination ng pap smear. Mm. Base tulos ma-identifikar kung ang mga nasabi na abdos igwa sira. Dagdag pa ni Doktora Payoyo, hinikayat niya ang mga mabayihan, lalo ng mga ina na diri maraway ng maharap na magpakonsulta sa mga hospitals mm. o hmm. health centers. Apo. Bilang kaambagan masasan sa san sa ato munisipyo, niya na maabot na Marso 15 unian nga ni na Sabado, magkakaigwa sin pap smear examination na 50 na pabayian dito mismo sa Rural Health Unit mm. na ini-sponsored mismo ni Mayor Helen De Castro mm. na panahal si Kagawad Tesiguran man ang mapasalitar. Mm. Ang mga health workers halis sa Family Planning of the Philippines ang Sorsogon mawan ma-perform sa pap smearing examination digdi sa Banuang bulan. Mm. Hinibilang danon man sa uh, ni Mayor De Castro sa mga kababayihan na gusto magpa-examine pero di rin mapakonsulta dahil sa pinansyal na kakulangan. Yan ang sa ato na nakuha na report. Halid din sa luwasan para sa Arangkada Bulan. Noel Ernale, reporting. Salamat Noel Ernale kan uh, dugang mutabi na report ngunya na pagkaaga. Magayonon po yan na proyekto ano. And ganyan man palang tabi na bulan na uh, Erwin, celebration man kan Women's Month, no? Kaya may mga arog po kita kaya na aktibidades. Um, hmm. Jude, bakit patugtog man po kan SOS <laughs> Jonas Brothers saka A Beautiful Life A Beautiful Lie ng 30 Seconds to Mars mamaya pagkatapos ng show mo. Sige, sige ha. Uh, titingnan natin. Sir, pakibati naman kami dito sa Libertad, lalo na kay Hazel. 0920-895-1376. Sige po, good morning Hazel. Pakigreet man po uh, kay uh, ah, Sabusay, sa pamangkin ko na si Eric. Aha. Si Baby from Ayong Maliksi. Aba, marami pong salamat. Diyan tabi sa Busay, maray na aga po sa Sendo. Kay uh, Milky Boribor, si Chairman, and mm, halik ko na ini kay Ayong Maliksi. Ha? Ah. Simon's Place, good morning po. Kumusta po kamo dyan sa Bulos, Eroseno, nagdadangog sa tuya, an pamilya tabi Palcotelo, SM, sarong compound tabi ni, ha? Dyan sa Bulos, makusugon kita pag aldaw nin Sabado. Ayan, good morning po sa sa Indo tabi. Maray na aga tabi, bati ko lang tabi uh, sa rekto ang Insiso family, lalo na si Mamay Saling. Hali po inikan, Manoy Ihoy. Okay. Sandali lang, taod-taod naman tabi, ano, ta, gari maubusan man kita, ha, maubusan man kita ki oras. Bago po sa satuyang bisita ngunyan na pagkaaga, si Kagawad, dating Kagawad Tony Boy Hilana, as in presenting public information officer po niya to, ma-receive maresibian kitanin mga report sa lisaluwasan sa puntong ini kuha ang taghihapon an uh, ah, linya ni Erwin Santiago siguro microphone na lang ang gamiton po niya to <laughs> kunyan <laughs> raut-raut man na yan dapat kaya <laughs> amo oo Anyway, mga tugang, ta inayos ni paanlinya, abangan po nindo ang pagbubukas ngunyan aldaw kan pinakabagong James Dean Zisler Music Lounge and Restaurant. Sige daw tabi Sem. Yun Oh. Grand opening po ngunyan aldaw, James Dean Zisler Music Lounge and Restaurant. Sa Zone 2 tabi yan, ha? Diyan po yan sa Zone 2, owned and managed by Mr. and Mrs. Din Aitona. Abangan po tabi nindo yan. Okay na? Okay na? Negative? Ayan na lang. Sige, Erwin. Good morning kahapon. Sige, go. Hello, Jude. Good yes. morning. Apo. Okay. Uh, kita ng reporting day sa simbahan. As in, abot ni pong... Uh, I-greet ang satuyang Cora Paroko na si Father Jerry Del Prado, mm. ang mga parish the uh, priest assistant si Father Frank, Father Ninoy, Father Sarts, and the Parish Pastoral Council. Mm-hmm. Sa ngunyan, Jude, nakakaigwa ni na uh, Vicarial Recollection ang mga extraordinary ministers of Holy Communion sa Kapilya San, San Vicente ni alas 8 ang aga. Ini kumpesto kan parokya kan Matnog, Santa Magdalena, Saint Bonaventure, San Antonio de Padua, asin kan Immaculada Concepcion. Ang pading matao kang rekoleksyon, iyo si Reverendo Padre Bert Sare, kan Our Lady of Peña Francia, Sorsogon City. Maghapon tabi inigigibuhon na rekoleksyon, asin susundan ininin confession, asin Santa Misa. Sa agaman, Domingo, Marso 9, iyo ani kalima na Domingo kan Quaresma, asin iyo man ang ultimo na istasyon o Via Cruces. Pagka biyernes sa Marso 14, mao ang ginagahoy na Biyernes Dolores. Pagkatapos na alas 5.15 ang hapon, magkakaigwaning prosesyon kay Bahan ang Mater Dolorosa. Imbitado tabi ang gabo sa pagkisumaro sa prosesyon na ini. Sa maabot no Marso 16, Mau and Pam Passion Sunday o Domingo de Ramos. Ang primero na misa gigibuhon na alas 5 ang aga. Ang pagbindita kan palaspas gigibuhon sa Freedom Park alas 6.15 ang aga. Susundan ini ininit usano prosesyon as in Santa Misa. Ay ikatulong na misa gigibuhon alas 9 ang aga. Pagkahapon, ang primero na misa alas 3 ang ikaduwa magkakaigwaman na misa na alas 4.30. Pagkatapos kay misa, magkakaigwanin prosesyon. Imbitado ang gabo sa pagprosesyon. Sa Marso 17, Lunes Santo, ang misa na aga alas 5.45 asing pagkahapon alas 5.15. Pagkatapos kan misa sa oras na alas 6, magkakaigwan ng rekoleksyon sa laog kan simbahan inimbitaran ang gabos para sa rekoleksyon na ini. Sa Martes, Marso 18, gigibuhon ang kumpisal ang bayan, alas 2 ang hapon. Dakol na padi ang mapakumpisal, pag alas 5, iyo ang sarong misa. Sa Marso 19, alas 5 ang hapon, Novena to Our Lady of Perpetual Help, isusunod man ang Santa Misa, asin pakatapos kan Misa, ang pagprosesyon kan Jesus Nazareno. Sa Webes Santo, sa Marso 20, wara kita didi sa ato simbahan Misa, kay alas 9 ang aga, gigibuhan ang Christmas sa San, St. Peter and Paul Cathedral sa Sorsogon City, As asin ang gabos ng kapadian sa bilog ni Diocese kan Sorsogon, maatinder sa pagbag-o kan sa indang pangako sa pagkapadi o ang inaapod the renewal of vows. Mabaralik ang kapadian sa indang mga parokya pagkatapos kan Christmas. Kaya pagkahapon sa oras na alas 4.30, e gigibuhon sa sa ato parokya ang Pascal Triduum, ang huring pamanggi as hindi din nato mahiling ang paghugas kan mga bitis kan mga disipulos. Pagkatapos kan misa ay puprosesyon ng Blessed Sacrament sa Luyon uh, Altar Erwin, para sa pag-adurar. Erwin, sandali. Sa Webe Santo, pagkahapon, an, an, ano yung schedule tabi ninda? Okay, uh, sa so Webe Santo, uh, alas 9 ang aga, gigibuhon ang Christmas. Aha. Duman sa St. Peter and Paul Cathedral. Aha. Gabos na kapadian, yaon duman. Mm-hmm. So wara kita sing gigibuhon na misa digdig. Mm-hmm. So sabi ko nga rin, mabaralik ang mga kapadian sa sa ilang mga parokya pagkatapos ng Christmas. Kaya pagkahapon sa oras ng alas 4.30 mm. sa sa ato parokya, gigibuon ang Pascal Triduum, ang puring ah, pamanggi. Mm. Digdi niya ito mahiling ang paghugas ng mga bitisan, mm. mga disipulos. Mm. Pagkatapos kan misa, ipoprosesyon na ang Blessed Sacrament sa luyo na altar mm. para sa pag-adorar. Ang pagvigil sa Blessed Sacrament hanggang lang na alas 11 ang banggi. Yan po, Jude, ang sa tuyong makaragdagang impormasyon hali digdi sa simbahan kan Parish of the Immaculate Conception ang nagiraray si Erwin Santiago nagbabareta. Naganap, nakalap, ngayon inyong masasagap. Arangkada Bulan News Alert. Maraming salamat. Maraming salamat, Tabi. Uh, ah, Erwin Santiago sa Church News niya to. Ngunya na pagkaaga. And yadi pa lang ang gwapong-gwapong presidente kan bulan preskor, aba. <laughs> Gari, gari mapakapingon niya na pagkaaga. O, oh, Beno, mga tugang, taod-taod ang tabayanan po tabi nindo an sa tuyang uh, guest sa studio si dating kagawad an sa tuyang public information officer sa presente si Mr. Tony Boy Hilana. Okay, uh, may report kita digdayhali sa Bureau of Agricultural Statistics, ano? Pagkatapos ang interview po niya to kay Sir Tony, kay Kagawad Tony Boy, uh, makakaulay niya to via cellphone and mga personalized po niya to sa Department of Trade and Industry as in sa Bureau of Agricultural Statistics. Iyo po ini an overall damage report, ano? due to flood o ining uh, heavy rains kan mga nakaagitabing mga aldaw. Puon po ini sa palay, sagkod tabi sa fisheries, ano, and livestock and poultry, no? Mga uh, ano po ini? Total um, uh, ang total na report ha in terms kan uh, uh, kumpira po ang figure na nadistro so tabi kan grabe tabing pag-uran. Inotong tatabi an uh, an uh, palay ha an mga danyos nya to pagabot po sa paray ha digdi po tabi sa banwa anim bulan an danyos tabi sa paray alone ano mga kababayan uminabot po sa 6 million 880,000 888 and 41. Yan. Almost 6 million, ha? Or close to 7 million. Ang distroso tabi, sa palay po niya to, digdi tabi sa banwa ni bulan. Diyan sa banwa ni Erosin, uminabot tabi ang distroso sa palay nin 2 million 323,000 385 pesos. Ha? Almost 2.5 million. Ha? Close and danyos. Diyan tabi sa Banwaan in Irusin sa Palay, no? And uh, may mga lugar pa sa Barcelona 7 million 777,704 sa Bulusan, 127,506 pesos. Sa Castilla, uminabot po nin 4,333,993 pesos ang danyo sa paray sa Castilla Sursogon. Sa kasiguran, uminabot po sa 380,581 pesos. And sa gubat, nag-abot po sa 3 million 389,350 pesos ang danyos tabi sa paray sa banwaan ng gubat. Uliton ta, digdi sa banwaan ng bulan mga tugang, base po sa report as of March 4, 2008, na itinaupo sa tuya kan Bureau of Agricultural Statistics. Permado po ini ni Ma'am Binilda Estremera, ang satuyang Provincial Agricultural Center Chief sa probinsya ng Sursogon, ha? Ining report tabi kan Bureau of Agricultural Statistics sa bulan sa paray tabi ang danyos, ha? Ang danyos po kanakaaging grabing pag-uran sa paray tabi SM uminabot sa 6,880,000 888 and 41 to be exact. Ano? And danyos kan paray. right, pasiring po kita. Oh. Okay. Sa second district ini ano? Ah, okay. May total, may total kita digdi na danyos perwisyos pagabot sa paray, no? Um, mm. Okay, taon-taon lang, ta, grabe kaya ining papel na tinao sa tuya, no? Pero an mahalaga po digdi, digdi po sa bulan, naaraman po niya to ang uh, ah, uh, danyos po niya to sa paray kun pira, no? Oh, close to 7 million bagay ni tabi. Oh. Grabe talaga an darakan grabing pag-uran kanakaagi tabing aldaw. Pag-abot naman tabi sa mga tilapia, sa hito, sa mga bangos, ha? Ito baga tabi Erwin na inapunta ng mga fish pond, ha? Ah, ah ang mga produkto tabi diyan, pon sa tilapia, sa hito, sa crablets, milkfish, tiger prawn, ha? Amo. Oh, nag-abot po, nag-amuntar sa Okay, saro-sarong teni. Sa tilapia mga tugang, nagabot po sa half million ang danyos. Uh, in terms of peso, digdi sa bulan. Ang tilapia na nagka-warash out ini, ang mga sa fish pan baga. Sa hito naman, nagabot sa danyos na 50,000. Oh. Makwenta daw kay day ni day na total ni ni Ma'am ni Ma'am Benel Destrimera ang danyos ta Mahuram daw tabi kita kay ballpen kay SM. Oh. Aber ha? Sa sira po niya to ini na nagka nagka apektuhan tabi ini, ha? Damage tabi ini sa oh, sa tilapia 500,000 pesos. 500. Yan. Ha? Sa hito 50,000. Ang news nga to. Sa crablets nga to, 390,000. Mm. Sa milkfish nga to, 2 million. Mm. Sa tiger front po niya to, nagabot kay 500,000. Yan. So, sa, sa i-total ta, Iyo po ini sudanyos digdi sa bulan. Ha? Damage report sa fisheries po ini. Ha? Digdi tabi sa banwaan anim bulan. Sa Barcelona, ha, uminabot po sa 225,000 pesos ang danyos duman sa puntukan fisheries ha? ha ining tilapia, ining crablets ninda ha? uminabot po sa arog po kaya na kantidad sa gubat, 420,000 Sudanyos sa tilapia, no? Dara po yan kan grabing pag-uran. Oh. Nagsusuma total kita sa danyos digdi sa bulan. Ha? Ta medyo dako sa danyos niya to. Ha? Pon sa tilapia, sa hito, sa mga crablets, sa bangos, ha? Nayadi po sa tuya. So, mapira ang total niya to sa danyos, ano? Pinaabot ini sa kuya, tinaoy ni sa kuya ni Ma'am Benilda Estremera ang satuyang Provincial Agricultural Center Chief sa probinsya, no? Aha. So anyway, i-check tamang gihapon yan. Ha? Nag-abot sa Ayun. Tama. 3 million 440,000 pesos. Ha? So, danyos po niya to ini sa tilapia, sa hito, sa bangus, ha? Na nagkawaras out tabi ini sa kunyan, sa mga fish pond po niya to. Almost uh, ah, 3.5 million ang danyos po niya to digditabi sa banwaan ng bulan. Ganon tabi, Erwin, kadako ang danyos niya to. Now, pagabot naman sa livestock and poultry, no? Yaon an karabaw, ining bull, ining uh, uh, sa sa karabaw, sa swine, sa poultry, no? Nagabot po ang bulan sa danyos niya na 55,900. Yan. 55,900. Iyo po ini ang danyos sa livestock and poultry. Sa Huban, uminabot po tabi sa 302,980 pesos. Mas dako, no? Sa Magallanes po, uminabot kay 62,000 pesos. And sa Mag Santa Magdalena, uminabot po kay 115,100 pesos. Ang danyos sa uh, livestock and poultry. Okay. Overall total, sa livestock and poultry ha, sa bilog na probinsya uminabot po sa 535,980 pesos. Ha, almost half million ang danyo sa livestock and poultry sa bilog na probinsya. In Bulan alone, 55,900 no? Ang danyos po niya to sa livestock and poultry as of March 4. Latest po ini and sa uh, fisheries, an overall total po niya to, 4 million 95,000 pesos sa bilog ini na probinsya ning Sorsogon. In Bulan alone, ang danyos po niya to is 3 million 440,000. Yun. And ining sa paray, ining sa paray, Andanyos po niya to digdi sa bulan, ha? Uminabot po kay 6 million 880,888.41. Latest report ini as of March 4, 2007. Turo sa kanila. Oy, sandali lang. Ano 'yon? Nag nagraran na ang AG Villaroya. Sandali lang, ha? Mga tugang. Okay. So, iyan tabi, uh, damage report na ipinaabot po sa tuya kan Bureau of Agricultural Statistics as of March 4. And uh, ining report na ini, may note digdi si uh, Ma'am Hazel Gomez, Russell Gomez, tagabulan ini, Erwin, statistician kan uh, BAS, so ining Bureau of Agricultural Statistics, statistics. Data were coordinated with Department of Agriculture, local government units. Oh, mahali po na report na ini sa satuyang mga LGUs, mga naonimbitan po niya to na mga banwaan. Igo pa ako digdining kopya kaining report tabi na ini. Mga tugang sa samuya pong pagbabalik, makakaulay na po niya mo ang satuyang bisita presente po na public information officer, dati pong kagawad, Tony Boy Hilana. Mapagirumdom anay tabi kami. May mga nakalinyada na kaming mga pagirumdom digdi and mga text message po tabi nindo sa satuya tabing pagbabalik. Diyan lang po tabi kamo. Kuya, saan kaya ako magpapenroll ngayong pasukan? Saan pa? Eh sa AG Villaroya ka na. Kita mo ako? Ang dali kong nakakuha ng trabaho matapos kong graduate doon? Eh bakit? Ano nga bang meron dyan Gabong, gabong, Engineering Kuya? Aba, di mo ba alam na ang turo sa kanila ay computer-oriented mula first year hanggang fourth year high school? Gaya ko, nasa high school pa lang, ay eh, computer literate na. Meron silang separate computer subject at hands-on ang pagtuturo dahil may isang computer na ginagamit bawat estudyante. Teka Kuya, ano nga yung trabaho mo ngayon sa Maynila? Computer programmer ako sa isang kumpanya. Yan kasi ang course na kinuha ko sa AG Villaroya. Computer Programming Major in Computer Systems Management. Biro mo, dalawang taon lang ako nag-aral sa programming kasi naman, eh madali ka talagang matututo doon. Dahil bukod sa mahuhusay ang instructors, eh kompleto pa sila sa gamit. Iya eh, ko kaya, ano kaya ang magandang course para sa akin? Aba, pwede kang kumuha ng 2-year computer secretarial o kaya ay computer programming gaya ko. Mayroon din silang 2-year computer technician, major in computer hardware technology. Kung gusto mong isang taon lang, meron silang 1-year data encoding. Lahat ng course niyan ay eh magagamit mo para madali kang makakuha ng trabaho kahit saan. Ibig mong sabihin, kahit Sabdo pwede ako magtrabaho? Oo naman, dahil sa AG Villaroya ay world-class ang standard at alinsunod ito sa demands ng globalization. Oh, teka, nag-uusap pa tayo ah. Saan ka pupunta? Dito lang sa kapitbahay. Yayain ko lang si na doon na rin magpa-enroll sa AG Villaroya. Enroll now at AG Villaroya Technological Foundation Institute and be ready to face the brave new world of computer information technology now. They also offer new technical vocational courses like two-year automotive technology and two-year industrial electrical technology. AG Villaroya Technological Foundation Institute, the school that helps students face the demands of the world that is becoming more dependent on science and modern technology. Located at Sonfai Bulan Sorsogon with depth at recognition number 005 series of 1999 and test permit number 01 to 04 series of 1999. AJ Villaroya Technological Foundation Institute. It's what you want. Ikaw ang ng Alam mo ba ang iyong pimples and warps gusto mong maging flawless or a total makeover? Come and visit the Sisters Facial Beauty Salon for men and women located at Room 3, second floor, Mariano Tan Building, Immaculate Concepcion Street, Zone 4, Bulan Sorsogon. Selenity Facial Treatment, Skin Filling, Warts Removal, Pimple Treatment and Control, and Cosmetic Tattoo, and also have body massage, exercise, slimming, relaxing, and treatment efficiently. Itsurang nakakadismaya, gagawin nila kaaya Maya. Malaking pagbabago talaga ang magagawa sa iyo ng The Sisters Facial Beauty Salon dahil mula pa sa Metro Manila ang kanilang beauty therapist at air-condition ang kanilang clinic to make more comfortable and relaxed. So, for your absolute total makeover, the Sisters Facial Beauty Salon is the answer. Opens daily from Monday through Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. and Sunday by appointment. For more information, please contact Mrs. Alfred Hernale at mobile number 0928-243-8540. Arrancada, bulan. bulan. ang programang punong-puno ng mga umaarangkadang maiinit na balita, umaarangkadang pangunahing isyu ng bayan, interview at live report. Arangkada, bulan, tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa umaarangkadang FM station 88.7 1 FM. Oras alas 10, 9 na nin pagkaaga. Good AM. Keep up the good work. Jude from Poise Hair Center. Good morning po. Diyan sa Poise Hair Center. <laughs> Aha. Um, mm. Okay, mga tugang, uh, may mga anunsyo patabi kita digdi. Mm-hmm. Uh, hali po ini sa ex-fraternity, ano? Please be informed that there will be there will be a regular meeting on March 8. Ngunyan, Saturday, alas 3 nin pagkahapon at Vice Mayor Awil Gugola's residence sa Zone 5, Bulan Sursogon. Important matters will be discussed. Your presence shall be highly requested. Thank you. Sincerely yours, Honorable Manuel Gugula, Jr., Chairman, Municipal Vice Mayor. So gabustabi na mga miyembros kan ex-fraternity, higotabi ka mo in regular meeting. Ngunya na pagkahapon alas 3 sa residensya tabi ni Vice Mayor Awil Gugula. 0910-7878 ang sa tuya tabing linya nin cellphone, pwede po kamong mag-text sa Samuya. All right. Uh, SM, okay na ba ang, ang microphone ni, ni, ni Sir Tony? Sa puntong ini mga kababayan, mm, makigreet man happy birthday kay Nini Ismas niyan, hali sa as, asawa niya na si Ruel Ismas. Ismas, okay. Sige po, happy birthday tabi. Ah... Uh, Good morning po sa mga taga-pulot. Nagdadangog ngunyan sa tuya. And uh, good morning po dyan ano, sa Saindong Barangay Captain and sa mga kababaryo po niya to dyan. Good morning man kay Rustan na nakamonitor sa tuya. Ngunya na pagkaaga. And kay Grace Boca, ha? na nahiling niya to sa Capitol. Maganda pala si Grace. Good morning, Tabi. Alright, sa puntong ini, kuwauntaan na uh, linya ngunyan, tabisita po niya to digdi. Ang Satuya po tabing ginagalangan na Public Information Officer, dati pong kagawad kan Satuya na bungto, si Mr. Tony Boy Hilana. Good morning, sir. Uh, good morning, Jude. Uh, good morning po sa mga babungto nato and of course, good morning kan Buddy and sa ating station manager. Na sa mga field reporters mo tabi sa Arangkada Bulan, Jude, uh, good morning po sa iyo entero. Okay po, uh, may magayunon kita ngunya na programa no kan local government unit Opo. ining uh, waste segregation scheme as in ining uh, uh, clean and green yato yes, uh, yes, projects. Yes, Opo. Siguro sir makibalita kami sa imo and uh, ano po ang latest po niyato kay ni? Well, we have two major announcements to be made po. Mm-hmm. Uh, na programa sa munisipyo ni Mayor Baby Di Castro. Uh, initabi dati na inimplementar sa munisipyo pero we shall have it reactivated and uh, strengthened. Uh, we have strengthened and reinvigorated tabi na mga programa. Mm. And primero ko na mayor na gusto i-anunsyo, initabi manungod sa grupo sin mga nasa poblasyon na barangays. Mm-hmm. Mga sin adjacent barangay sa poblasyon. Mm-hmm. So, nag-launch po kita kahapon sa uh, Executive Order number 002 series of uh, 2008 mm-hmm. na pinirmahan ni Mayor Baby Di Castro uh, launching the search mm. for the cleanest and greenest poblacion barangays. Mm-hmm. Uh, ah, kunhain parang sa'yo na contest na makapili kita sa mga pinakamalinig ng pinakamagayon ng mga barangay dito sa poblasyon, lalo na dito sa zona ng mga adjacent barangays. So initabi, uh, base sa Executive Order number 002 ni Mayor De Castro. Mm-hmm. Kahapon, tinupar na natin tirotabi na Bali, unse na barangay. Opo. Ano pong mga barangay yan, sir? Okay, ang mga barangay na imbelto o kaintrado na search Mhm. for the cleanest and greenest poblacion baranggays mm-hmm. and Zona 1 hanggang 8. Mhm. Walo na zona. Tapos Kaupod ng Libertad, Aquino, Managanagan ng Obrero. Mhm. So that makes it 12. 12. Opo. Mm-hmm. Pero kahapon, ah, sa dili ko tabi maaraman man na dahilan, Mhm. ah, siguro mayon man sina Uh, rason po siguro, di rin naka-attend ang kapitana sa uh, ah, Barangay Aquino. Mm-hmm. Uh, so, pero naka-attend tabi ang mga kapitan sa Zona 1, si Kapitana Benching Leser. Mm-hmm. Sa Zona 2, may representative siya, mm-hmm. si Kapitan Awel. Zona 3, si Kapitan uh, Edgar Hilua, present. Mm-hmm. Zona 4, si Kapitan Chito, present. Mm-hmm. Sa Zona 5, may representative na Zone 5 mm-hmm. ni Kapitan Burabo. Mm-hmm. Sa Zone 6, ito mismo si Kapitan Excel. Mm-hmm. Zone 7, si Kapitan Lorilla. Mm-hmm. Nasa Zone 8, si Kapitana Ibon at mm-hmm. Tintiro. Mm-hmm. Sa Managanaga, may representante si uh, Kapitan Buntigaw. Mm-hmm. Na sa Obrero, mismo si Kapitan Panding uh, Gueta niya to presente. Mm-hmm. Nan sa Libertad, si Kapitan Jaime Mohamitano. Mm-hmm. So, hindi rin nakatender ang Kapitana sa uh, ah, Barangay Aquino. Mm-hmm. Dito sa meeting kahapon, in uh, paliwanag na namo na mabatog na kita sa search for the cleanest and greenest barangays. Mm-hmm. Na siyempre, uh, ah, maayo kami danon sa media, lalo na sa Imujud, na madanunan kami pagbalangibog man sini. Mm-hmm. Mabatog tabi ang contest sa cleanest and greenest poblasyon barangays mm-hmm. ngayon tabi na March 10. March 10. Yes. So, uh, ah, sa lunes. Sa lunes na mm-hmm. mismo, Batog na unsearch. Opo. May mga criteria po kita kayan tabi. Daghan, daghan ang criteria. Mm. In fact, ah, may mga point system siya. Mhm. For a total of 100%, Mhm. first, we have 80% for physical conditions. Mhm. Ang mga naimod sa tao, naimod sa evaluators. Mhm. And 20% goes to the support systems. Ah, pag sinabi mo sir na support system, ano po? Ah, ang- Ah, tan physical Okay, okay. conditions. Ang physical conditions, kaupo doon ang cleanliness. Mhm greening, mm-hmm. urban greening, presence of solid waste management scheme, mm-hmm. absence of mga basura sa mga kalat-kalat, mga piliw-piliw, mm-hmm. mga uh, kalinigan sa mga hampang san kabalayan at mga residensya, mm-hmm. pati ang mga negosyo, establishmento di negosyo, mm-hmm. na ang kaupo doon ng MREF, uh, ah, recycling facility. Mm-hmm. Sa support systems naman, kaupo doon ang uh, mga ordinansa ni RA, mm-hmm. budgetary requirements, mao sa na community mobilization kung paano mm-hmm. pa hiwagon ang mga residentes ni RA sa pagisin sa na bayanihan system mm-hmm. base uh, maging malinig ang bilog na barangay o komunidad na nasasakupan sinsaro na zona o barangay. So, mga po yun an ato search for the cleanest and greenest. Nan, uh, mind you, Jude, sa Marso 30, i-anunsyo natin ang pinakamalinig na barangay sa poblasyon. Sa poblasyon. Pero, i-anunsyo man ang pinakaburara ah, ng ma- na, poblasyon, na barangay. Ah, talagang gigil yes, po sir? opo. Mm-hmm. So, uh, kaupo dyan. So, uh, ah, uumawunta ang mga barangay officials ng mm-hmm. mga komunidad na tultul sa clean and green mm-hmm. na talagang naging oha maprotehiran ng kanilang kapalibutan mm-hmm. na tatatatsyaran taman ang mga barangay official, mm-hmm. sa mga barangay, didi sa poblasyon, na wala pa kilabot o kulang ang pagriparo sa mga programa nila sa kalinigan mm-hmm. ng sa solid waste segregation. Mm-hmm. So, yun pa tabi na uh, sistema sa pagtubod na mo, makadanon sa ato, base, mapagayon tang poblasyon pareho san dati, batog san 1995 hanggang 2001, during the bicentennial, Bulan was con- considered sayo sa pinakamalinig na bungto sa bilog na Pilipinas. Mhm. Sa bilog na Pilipinas. Yes, sa bilog na Pilipinas, mm-hmm. one of the top 10 Mhm. cleanest and greenest municipality in the Philippines. Mhm. Kaya ibabalik tayo yun na, na nasa kaisipan ng ideyo ni Mayor Baby Di Castro na maibangon tagihapon ang orgulyo ng imahe San Bulan bilang saruna komunidad na pagpagriparo ng mag, may pagmakulog sa kapalibutan niya. Mhm, mhm. Mga po. So, dako-dako ini na programa na sa pagtubod ko kaya man himuon kay nahimo ta na. Mm. Sa paagisindanon san mga uh, constituentes nato mm-hmm. ng samayan na pagmanihar sa mga barangay officials. Mm-hmm. Sir, ano po ang pinaka-objeto niya to kay Ning? Uh, sabi mo, uh, dati na po ini ng mga programa. Yes, ha? opo. Uh, taon-taon ini-implementar po opo, niya to ini. Opo. Now, sa kaaraman po sang gabos, ano po ang papa, ano po ang pian objeto po nga tata nagdalunsar po kita kay ning mga arog kay ning mga programa. Environment protection, mm-hmm. pagprotekta sa kapalibutan. Mm-hmm na maging magayagayan ato komunidad mm. sa pagreparo nato nang sa pagreparo sa mga bisita didi sa bulan. Mm-hmm, mm-hmm. Nang kita malaan makinabang sonod, Jude. Ah, mm-hmm. uh, kung iisipon nato, ang kalinigan ng sa, sa pinakasimple na programa na pwede mo himuon. Mm-hmm. No? Uh, kung malinig ang lugar nato, at least maibitaran nato ang mga hapdos Tama. Paresin ng mga dengue, mm. uh, tipos, mm-hmm. mga hapdos na darasin mga ati. Mm-hmm. So, kung mangyayari yon of course, mo ang pinaka-obheto nato, it's an intertwined program mm-hmm. na kunha hindi rin lang kalinigan, kundi pati ang health and sanitation include. Mm-hmm included. Opo. Ano po ang kunyan? Mag marireceive na, well, sabihin yung tanan na Ah, ano an katumpala halimbawa napili ka po tabi na mm. pinakamagayon na barangay digdi sa poblasyon tabi? First and onra syempre onra, ang prestihiyo oh, mm-hmm. sa mga barangay officials sa mga syudadano mm-hmm. sa kanila kap, kap, ah, kapagalan. Mm-hmm. Uh, matatandaan mo tabi jud sa to way back uh, about uh, six years ago ang bulan sa to pag ma- ang mga taga bulan sa to pag napasorsogon napakatsa iba na lugar mm-hmm pero may nakikila kung nahanap sin basurahan. Mm-hmm. Ang sabi sa mga tao ay tagabulan ngayon kay naghanap basurahan. Mm-hmm. So, yun na imahe na to na mao talaga ang pagkakilala sa mga Bulanenyo isa pagtubod ko, daradara pa yun nato hasta niyan. Mm-hmm. All we have to do is reinvigorate the program, i-strengthen nato, i-strengthen nato gyapon ng programa. Uh, mayon lang sin mga diyo na adaption, mm-hmm. adaptation, mm-hmm ng mga adjustments na hihimuong kita dahil sa mga bago na batasali sa gobyerno na nasyonal para sa Solid Waste Mani- Management Program o Waste Segregation. Kaupo na yun sa magiging programa nato niyan na paglunchar nato sa Search for the Cleanest and Greenest Barangay. Mm-hmm. Pero San Jude, mahanap man kita sin Search for the Cleanest and Most Sanitary Restaurants. Aha. Mm-hmm na, na makukuha nato ng mga pangarasin mga restaurant o kaunan na dili na kumporme sa standard o prosedimiento sin sanidad. Kaya Iaanunsyo nato sa publiko na diri dapat pagkaunan. <laughs> Ganun ba? Oo, okay, amakon mo. Sige, tadunan ka ako, ano? Tapos, sa hmm. uh, naimod nato, ralangawan mga pagkaon nira, hindi mm-hmm. naman pwede na irugson. Opo. Kay, uh, aram mo, uso niyan ang mga food poisoning. Mm-hmm. Aside from that, Jude, another category is We are going to launch also the search for the cleanest and greenest schools in the poblasyon. Yun. Mm-hmm. Ang mga mm-hmm. eskwelahan. Mm-hmm. Kahit di man labot sa karaw, may mga eskwelahan kita na diri rin pa nakakonforme sa solid waste segregation scheme. Mm-hmm. Kaya po, kaupo dyan sa magiging batayan nato. Ano yan sir? Both elementary and high school? Elementary and high school, especially the major schools. Mm-hmm. This include the State College, mm-hmm. National High School, Bulan National High School, Bulan North South, sa North A mm-hmm. RGCC, SLMS, Chinese School, Obrero Elementary School, kay kaupod siya sa kuan sa poblasyon. Opo. Na, na, na ano pa ba ya? And Solis, kaupod pa, mm-hmm. no? Yun ang mga school sa poblasyon, mga magiging pinaka pilot area nato sa program sa search. Mm-hmm. Dati sa to, we launched 63 barangays mm-hmm. municipal wide pero niyan mabatugon na kita sa sayo na special zone. Mm. Na kunain, maayang babatukan nato before we expand mm-hmm. sa search for the cleanest and greenest barangays in the municipality of Bulan. Sa niyan, cleanest and greenest muna sa poblasyon. Mm-hmm. Kaya kung lumibot-libot ka tabi, Jude, may mga lugar kita ng mga zona dide na mga kanto-kanto may mga ate. Mm-hmm. No, na nagtarambak ang basura, mm-hmm. na bagan impipiyungan sa mga barangay officials ta. Mm-hmm pero naniwala ko na kaya sa mga barangay officials nato, sigun sa ideya ni Mayor Baby Di Castro, na maging magayuno ng poblasyon nato, maging saro na premier area sa munisipyo ta. Mm-hmm. po. Now, ito po sir na sa mga eskwelahan man, no rin man po yan mapuntabi. Kasabay po yan. Next sir? week, mapagahoy kita sa mga ma-request kita, maimbitar kita sa mga manlain-lain ng mga principals, uh-huh. mga heads of schools. Mm. Kaya ipapaista na sa kanila sa executive order ni Mayor number mm-hmm. 2, series of 2008 about the search or contest. Okay. Ah, naglapot ka sa incentive o award, ano, Ah, rewards. Yung ah, ah. sinan mangyayari, bulan-bulan, mapili kita sa pinakamalinig na, na pinaka-green mm-hmm. na poblasyon barangay, kada bulan yon. Mm-hmm. I-anunsyo ang pinakamalinig na barangay, ang pinakamating na barangay. Tapos, uh, ang manggagana so na partikular na bulan, himuan tatabi si tatagan ta simplake o mga certificates of appreciation, uh, ah, commendation and recognition for their efforts. After sem one semester, for six months, beginning March hanggang June, ma-averaging ma kita sa kanira uh, scores. Tapos sa uh, katapusan sa Hunyo, iaanunsyo taan cleanest and greenest barangay, poblasyon, mm-hmm. for the first semester. Mm-hmm. Tapos, pagtumbas tumbasan taon niya na 2008, i-anunsyotaan, grand winner na may unasin cash prize ng mga iba na mga premyo, mm-hmm. sigon sa executive order ni Mayor. Mm-hmm. Na ng plake, maski plake yun na isasabi nato, sabi yun nato, nasa day man lang yun na premium, pero dako-dako yung orgulyo ng honors in na barangay o komunidad mm. na nakakuha son. Mm. Kaya pwede kahambog sa mga barangay officials na iro kami sinididi sa komunidad mi sa barangay na ini. Mm, na po. So may cash prize kita o kaya incentive uh, at the end of uh, evaluation year. Pero son, kung consistent ang barangay nato, mm-hmm. sa panggana San Search for the Cleanest and Greenest Barangay, dadanunan sa munisipyo, na mai-entry ni sa Saruna National Award. Mm-hmm. Ang Gawad Galing Folk Awards na inihimo sa na national government mm-hmm. o sa Asian Institute of Management mm-hmm. sa uh, Department of Interior and the local governments. Mm-hmm. Okay. Now, sir, sa mga, kasi sabi mo, ining mga programa na ini, haloy nang ini-implementa. Yes, yes. Didi po sa poblasyon, ano ha, uh, gusto ko lang ihapot, arin na barangay po didi, na-identify po nindo na consistent siya na pag-abot po sa kaliligan. Hmm. Nahiling po Sa ninyo. bulan? Sa bulan po. oo. Ang Santa Remedios, Ah. oh, ang Santa Remedios hmm. was consistent Mhm. sa pag-implementar sa cleaning and greening program nila sa pamumuno ni Kapitan Toto Bichaco. Mhm. Ah, during the time also, Padre Diaz, a hmm. very small interior barangay, Mhm. although nasa Kabubudlan, pag sumul ka sa barangay San Padre Diaz, maibod mo talaga ang barangay nila during the time of uh, Kapitan Mario Polo. Mm-hmm. Oh, pero dahil na naudong ang search na to, hindi na nakita ng kay Gosin mga data manungod sa bagay na yon. Mm-hmm. Zone 5 before was also considered a very consistent winner. Mm-hmm. Pero may mga pagbabago kita ng mga himuon base sa mga criteria na to. kaya ma-adapt, ma-adaptar sa bagong na criteria mm-hmm. ang mga barangay na inbuelto or participating mm-hmm. barangays. Okay. Now, apera tabi kaya na uh, Sir, ining programa po niya tong search, ano ha? Ah. May programa pa kita niya na i-anunsyo, ining aning sa waste segregation scheme. Yes, yes. Mhm. Okay. Ano po ini tabi, sir? Uh, but before yon, mm. gusto ko isabi-tabi kay sa mga barangay officials nato, ng mga constituents nato, mm. na ang Batog San Search Ayun. for the Cleanest and Greenest Barangay sa poblasyon, mm. niyan taboy na Marso 10 sa Lunes, Mabatog. Mhm ang mga evaluators doon tabi, na yung kukumponer kan uh, Solid Waste Management Technical Working Group sa munisipyo, mm. mabisita yon surprise. Ah, surprise. Unannounced visit yun. Mm. Tapos po, uh, pagbisita sa barang, sa uh, evaluating team sa barangay, sa 12 na barangay, mm. surprise visit, magdadala kami sin camera kay basi paglatag misang resulta, mm. mahapot ang barangay, Malinig man kami, nano nga kay kapurit kami. Pero ang totoo, may picture kami soon. Kaya mm. naka-picture ang evaluating timising kanto na mayon sin mga tambak basura. Mm. May nga saro na inato na barangay na ang mga waiting shed, mga lumot na nagkulapot. Mm. Warang nga, nga ni pintura. Mm. Mayon sin mga barangay niya na ang mga mga barangay markers, mga purok markers, arawato na. Di ah, so yan, piperinturahan. Ihilingon pa yan. So, Opo, yan. po dyan. Ah, so May, lang pa sa mga opo, ate na basura. Oo. O kung ano, kundi sa kabilugan talaga. Yes. May unsin mga lugar na mga bakanten lote, tapos tambakan basura. Uh-huh. So, pipicture na mo yung kay Buddy. Pag sabi na mo isang resulta, wala sin rason ang mga barangay official magnigar. Mm. Ngaya, malinig man nga kami sininadlaw, pero ang totoo, pag bisita sa evaluating team, mm. maramukon pala ng mati. Mm. Pero take note, Jude, may mga special areas kita na zona na diri, may mga lugar sila na diri kay entrado. For example, ang zona 4 kan Kapitan Chito, mm-hmm. diri entrado an Fishport, mm Relance, mm Plaza Rizal, mm. Old Municipio. Sa zona 3 naman, zona 5, size, ang simbahan mawasan mga eskwelahan. Sa zona 2 diri ka po dan sa bangkay ini mga ipapadalagan ini sa munisipyo. no? Mm-hmm. So maraway man sa mga taga ang uh, Managanaga River di tango na i-include kay may programa kita na ila-launch doon. Mm-hmm. Badi luminigligya po ng Managanaga River. No? Mm-hmm. So, nakahangusan mga taga-obrero Managanaga ng Zona 3 So nauno ng libertad kay ay <laughs> salamat kay dako-dako na limpyahan. <laughs> kay halos tambak na baga basura mm-hmm. no na naman. So di included ang munisipyo ang maasikaso Suntabi Jud. Mm-hmm. Hindi na mga kanal ng mga major drainage systems. Uh, ipapaubaya tayo sa munisipyo. Of course, ang mga kalikali sa mga barangay, na sakop sa na barangay, kaupo dyan sa evaluation. Mm. Base masabi nato na malinig ko din ang barangay. Pero nga daw tabi an ining uh, padagos na pag pag uh, ah, monitor para sa aktibidad po na yan tabi sa inyo. Ang sabi na mo sa kanang mga kapitanes ng opisyalis nato, 2 to 3 surprise visits or unannounced visits. Ayun. Hindi kay sayo lang na ngayon mabisita. Mm-hmm. Anong nangyari lugod pagkaga naglilimpya ang barangay? No, no, no. So it will be a consistent unannounced visits. Mm-hmm. Kay base maging consistent man ang resulta nato o in, uh, output o outcome sa na search for the cleanest and greenest population barangays. Mm-hmm. No po. So dili tabi mamundo ang mga barangay residents mm-hmm. ko ni anunsyo nato na mayon sin kapulit ang barangay niyo kaya mm mm-hmm. madeklara nato na worst performing barangay. Mm-hmm. No? Oh. So dapat talagang mag-active mag-activar talaga ang mga barangay officials ta. <laughs> Tapos magpa-uror resender Diyos ko magkasunod. <laughs> At, nga ng mga kapitan kahapon ba daw kaya kung ba anunsyo nga kami nakapurit. Mm. Pero ngayon man kita sin certain level or standard. Mm. Pag ang barangay mo nakakuha sin 80% pataas, di rin siya ikukonsiderar na uh, maati na barangay o di siya anunsyo nakapurit or maluya na barangay. Mm. So i-include siya sa uh, fair na barangay na nakakuha. Kay point system ini, ranking system eh. Mm-hmm. sira. mm mm-hmm. Hamakon mo mag ika ka, dosi ka. Oh, <laughs> Oh, so, buon talaga mo yan. Dapat talaga maglapilot yes. ng mga barangay officials. Oh, na. Lalo na, batok oh. kita sa lunes. Kay pwede Martes mag-anunsyo kami sin bisita oh. o magbisita kami. Oh. Kasi pwede Miyerkules, an announced nga ni. Mm. Pero tagang ta hindi sindi yun na lugar ba makapreparar. Mm-hmm. Uh, nakikidit na nga ni si ang mga kapitan nga ni sabi ko, <laughs> kaya makunukon. Amo, pakulini sa kanira eh. Mm-hmm. Kapabayaan sa barangay official, kung uh, may anunsyo na kapuritan barangay na bilang worst performing barangay sa pag-asikaso sa Kalinigan. Mm-hmm. Kayo no, Kalinigan is one of the simplest programs we can do. No? Paano ka ba yan makahimusin darag ko na programa kon ang Kalinigan nga ni, diri ta kaya himon, mapandarag ko na programa, right? <laughs> Tama. No sa na pilosopiya sa management eh. Mm-hmm. If you cannot do small things, how can you do big things? That's correct. Di ba? Now, uh, gusto ko lang po tabi linawon, sabay-sabay po yan na paglibot ninyo sa barangay, sa school, tapos sa mga restaurant. Of course, of course. Because we are going to uh, constitute, mabilog kita sintulo na evaluating teams. Mm. Sabay-sabay yung pag naga yon. Okay. Uh, although, may schedules yun, pero unannounced. Okay. No? Now, ah, nagbanggit ka kanina po sa mga restaurant, ngunyan may nag-text po sa tuya. How about po ang mga bakery kunutabi? Of course, may yung pakita sin programa suntabi. Mm. Kay sa totoo lang, diri man labot sa karaw, may mga bakery kita na diri na conforme sa mga sanitary standards. Opo. <laughs> nakatinawan, nangingirat ako sa tukunayan mo ako sa sa Action Channel baga o kaya sa Discovery Channel yun ang mga yun na impaparakol sa likod ng mga arena, tapos imamasa. Eh, yung ano eh. <laughs> tapos massive ka pan baker, Ay, ano? panadero, oh. <laughs> na so. Sir, uh, basahan ko lang po ang bilog na text niya. No? oh. uh, dapat po maglibot din sila sa mga bakery. Opo. Lalo na yung mga maliliit na bakery hmm. para ma-check nila kung malinis yung pagawaan ng tinapay. Noted po, sir. Thank you very much for your uh, uh, kind suggestion and advice. Mm-hmm. Opo. <laughs> okay. So, yan po, um, sasabay-sabayon po niya to. Ano, Oo. ha? Kaya to ah, yun, kaya. Kaya hulon himuon. Apo. Okay. Now, um, duman po sa punto tabi ka na waste segregation. Okay. Oh, ayun, inananunsyo pa nato sa poblasyon, ano? Uh, urad law tabi kami maanunsyo. In fact, mahimo kami sinkuan ah, advertisement sa Ah, radio. mm. Every day, every hour, from now until March 24, Uh, gusto min na po magpaisi sa iyo na batok sa March 24, lunes man tabi yun, June. Mm. Makolekta na kita si nabubulok na hindi nabubulok. Mm. Mao, babatugan tanan waste segregation scheme. Actually, tabi, imbatugan na ini. Mm. Kaya lang, nagbabaralising, nagkakabaralan ko kita sa programa kay ang scheduling santra ang problema ta. Mm. Na may mga diferensya pa kita sa scheduling ani. Mm-hmm. So, sa March 24, tabi, gusto mi tabi anunsyo formal, opisyal, na in luchar, in relaunch ni Mayor ang waste segregated collection. Ang gusto sabihin yung tabi, na diri na mahakot ang truck sa basura nato pagka diri siway-siway ang basura. Mm-hmm. Na nan-schedule sa paghakot sa truck. Batog na lunes hanggang Sabado, mm-hmm. nabubulok. Okay. Okay? Nabubulok. Batog lunes, hanggang Sabado, mm. nabubulok lang ang hakuton. Mm. Yun ang mga sagmaw, mga tinapok o kinaunan na panit, mm. saan mga prutas, mm. mga dahon, mga sinilhigan ng mga nagurulog na sanga. Mm. Basta napupulok, natutunaw. Mm. Pag Domingo naman tabi, intiro ang diri nabubulok. Mm. Plastic, baterya, mm. mga ano pa, mga di nabubulok, mga fluorescent lamp, mm. mga lata, butilya. Hindi rotabi yun pag Domingo. Mm. Pag Domingo lang. Pag Domingo lang, mm. hindi rin nabubulok. Mm. Batog na lunes hanggang Sabado, nabubulok. Mm-hmm. Ihahatag ni Tabi sa mga kapitaniyo ni schedule mm-hmm. saan ato mga pagbisita sa trucks kada barangay. Mm. Gusto sabihin talaga sir, separado talaga sila. Yes. Sarong sako ngayon sa nabubulok. Oh. And sarong sako man sa oh. nabubulok. Ang mga diri nabubulok, Domingo lang, kaya di man yun nagbabaho. Ah. Mao? Oh. Mm. Mm-hmm. So, ang nabubulok, uradlaw yun, batog na lunes hanggang Sabado, kay mm-hmm. nagbabaho. Mm. Natutunaw, nagrurunay. Mm. No? So, ah, kukuha tayo sa sulod sinunong kadlaw. Mm. Libot ang trakson. Tapos, pag diri nabubulok o diri natutunaw o mga inorganic na isasabi, mm. mao yun an kukuhaw na to pag Domingo. Mm-hmm. Styrofoam, mga plastic, mga mm-hmm. cellophane, mm-hmm. mga route na CD, kung ano-ano na mga diri nagkakaturunaw na hazardous na sa health, langsang, na mga pa, yun ang mga iba na klase ng papel, mga ceramics, mm. o mga yun, puro yun sa Domingo. Titiripunan man yun sa mga residentes. Segregation at source na siya. Mm-hmm. Pag maghatagan sa'yo na residente sa truck sang basura nato, mm-hmm. na diri siriway-siway ang basura, mm-hmm. diri tabi nyo nato kukolektahon. Ayun. Mao? Mm-hmm. Oh. And puputaan tangipon ang ordinansa nato sa waste segregation. Mm-hmm. Kung uh, itapok sa saro na residente, o ipili lang sa kaniyang lugar, ang basura kay tamili nga diri hinakot sa basurero ta. Mm-hmm. Yung tabi may multa ng pinalidad yon. Mm-hmm. Mao? So, Batog tabi sa Martes, malibot ang mga truck nato, mag-anunsyo balay uh, buso na sona. Mm-hmm. Pero sinina, announcement na mo sa iyo, sa radio. Mm-hmm. Tapos, Nagsuhestyon man nga niya na sa'yo na kapitan, si Kapitan Excel, mm-hmm. minsan nga yan, aagi nga yan truck, malaksiyon. Mm-hmm. Minsan nga, diri nga yaramsan mga residentes yun na. Opo, by the way sir, sa presente po sir, uh, anong aldaw po nag-aagi po sa mga collector po niya to sa basura? Ang truck nato, kay truck. kulang kita mhm. truck mm-hmm. sa basura, duwa mm-hmm. man mhm. lang ang truck nato na naghahakot. Mm-hmm. Ani katulo, steady sa rilanse. Mm-hmm. Gabi siya naghahakot. Mm-hmm. So, ininaduan na truck, naglilibot ini sa bulag, bulag, uh, ah, bilog na 13 na barangay. Mm-hmm. Kaupo ng San Vicente. Mm-hmm. <clears throat> so, ang masasabi na mo is, uh, pag-abot sa final schedule, ang pinakamangyayari, duwa na bisita, sintrak para sa nabubulok mm-hmm. sa Seiyo Sona. Sa'yo na bisita para sa di nabubulok pag Domingo lang. Mm-hmm. Domingo, mm-hmm. di rin nabubulok. Mm-hmm. So, an ano ang babayabay sa so, ng mga kapitanes na pag nahumanta ng final scheduling, ah, uh, hopefully by Webes, iksya consistent na ang pag-anunsyo nato sa uh, schedule sa truck sa basura. Mm-hmm. So, sabi nga ni, ni Kagawad, ni Kapitan Excel, butangan man kuno sina parang uh, alarma. Ah, tama. Oo, oh, so siguro bagting na lang. Oo. Kaya eh, di man kay person magparabusina. Opo, na malabay na ngayon Ah, sa malabay na medyo sa, sa harong ninduan track. Yes, yes. Pwede na kamo magdala. Ah, oo, naman. magdalagan. Mm. Na, na, di rin natin tutugutan yun na ipagbirilin lang sa luwas. Ayun. Dapat nga ni waste segregated Kasi alam mo sir, pag binili ng mga basura sa luwas, natripon ang mga langaw, Mm. ang mga gabos-gabos. na Ayam, ayam. Oo. Lalo na kung nabubulok. Mhm. So, tulong ko po, Lunes hanggang Sabado, nabubulok, mm-hmm. anhakot. Domingo, puro di nabubulok. Mm-hmm. No? Opo. Okay. Mga tugang, uh, base kung may mga paabot po kamutabi kay uh, Sir Tony Boy, base kung uh, pwede tabi kamo, mag-text sa muya, ah, kurawang yadi po si Sir Tony. Nan paramihan tra siya kita jud tabi. Mm-hmm. Ah, na sila sin mga critique, suggestion, Ayun. advice, mm-hmm uh, ah, kuna ano naman mga turuta chardo na pwede man nato masimbag mm-hmm. kay body makurihiran taan programa ta amo po opo wala man problema yan sa amo kay open man po si Mayor Baby Di Castro na nang kaurupod niya manungod sa mga bagay nini na ako man anong kung kaya ko magsimbag mm-hmm. simbagon ko po para sa iyo sa issue na ini opo ang sa moya pong linya ni na uh, cellphone digdi pwede po kang mag-text sa 0910 78 78490. May nag-text sa tuya, Sige, pero tabi. gari day ni pwedeng simbagon ni sir. Ta Apo. ara mo lain man ini control ni sir ha. Uh-huh. ha luwas dig this is sir. Pero tadaod may makakaulay kitang uh, ah, personalized mismo hali sa tama na ahensya. Sabi na dig sir. Oh, sige. Kaya Jude, ang importante ang makontrol nito ni ang pagtasan presyo sa mga pagkaon. <laughs> Ayun. <laughs> Grabe manggan talaga sila. Yung pati na, oo, oh, maski. Ako nga ni, naagragay sa 20 city na bugas. Amo ah, po, lain lang oh, mga bugas. May pamilya man ako. Grabe. Para rehas tabi kita. Oo. <laughs> Pero taon-taon po tabi ano. Uh, ang sa... gatas niya, nagpapaduduman kami. Ang baby po. ko, nagninido. Mm. Uh, ang magurang ko, Isus, dagdag na, grabe na. Amo po, ang gata, ang, lana, asukar, ang asukar. grabe. So, taon-taon lang, ano? At uh, may makakaulay po tabi kayan. Pero sa puntong ini... <laughs> Isira maging presidente kita. <laughs> Opo, nasa, uh, kunya na po ini. Taon-taon lang ini ta may mga ah, kakaulayan. Dapat sun sa DTI. Amo po. O kaya sa consumer welfare. Mm. Mm-hmm. Amo po. All right, uh, may text po digdi pero lain man ini tungkol sa kunyan sa pinagkakaulayan niya to na uh, ano ini eh, waste management uh, and sa pagkolekta po kang basura uh, about po ini sa slaughterhouse. Opo, sige tabi. Mm. Sige, pwede man, pwede man. Mm. Uh-huh. Sir Tony Boy, ipalipat, <laughs> ipalipat na tabi <laughs> ang mga empleyado sa slaughterhouse kay nauso naman didian uh, karawatan maski diri empleyado nagsusurulod. Sa din daw tabi yon sa din slaughterhouse. Well, di man po kasi kisinabi. Ah, uh, may napano kita bago na slaughterhouse sa zona 7. Mm-hmm. Uh, ah, by April, malipat na dito ang mga parakarni nato ng mga empleyado. Mm-hmm. And yung slaughterhouse obrero kay uh, di, condemned na talaga ito, nandiri naman ito uh, suitable para sa pagkarni kay Matiyo na talaga. Mm-hmm. Nagbago kita sin karneseriya, pinatindog ba kayo san uh, administrasyon ni Mayor Baby Di Castro, bali mm. maging malinig ang pagbuno, dito natabi siya sa kuan <clears throat> sa Zona 7, aning tiro nato ng mga butchers, nan market uh, ah, carne vendors. Mm-hmm. Ito na po Sir Maburuno. Malinig pa ang lugar nato dito sa sa pinakamayad na karniseriya sa bilog na probinsya San Sorsogon. Mm-hmm. po. So mabukas na po kita duman sa April 1. April. Tutuparon na mo ni Mr. Dante Bon Dominguez an uh, ah, kaya kon uh, ah, tinaga ni Mayor Sintiwala na mag-organisar sang grupo sa mga parakarne. So dito na po 'yon sa kuan sa sa punod. Ah, mo, oh, bago magpunod, so na pa sa Marok-Barok. Mm. So ibabalyo na tabi yon. Nan maski ng mga slaughterhouse bunuan sa luwas, pareho tabi doon sa kara sa may tulay, ilipat na natin tiro yun. Bali, sarayo lang ang inspection ng karne mm-hmm. na nagkukonforme na sa Meat Inspection Sanitary Code uh, Service. Okay, may iba pa digdi Opo. na concern Daghano naman ang bangka-bangka didi. Wala mhm. man didi action ang mga guard. Sayang mhm. sa in papasweldo kamera. Opo, si, ah, sige tabi kay mhm. paabot na kan siya si Tay. Maayo kita dispensa kan na Mrs. Murata kay nahapdos man ang asawa niya si Chuding. Mhm. Naglima nin tawo kay syempre pamilya bagaha. Mhm. So, pero pasabihan tatabi sa kwan ang mga nag-aasikaso niyan sa rilan si Tabi. Opo. Mm. Opo, going back tabi duman sa waste segregation scheme. Uh, dati na po ini na programa tabi sir. Na-enhance lang kita ngunyan. In-enhance lang na to. Actually mm. programa na talaga ini sa munisipyo. May mm. nakita si MRF sa Kalumagon, mm. sa Eco Park nato. Mm. Mm-hmm. Medyo diri lang na to na fine tune ang implementation pero hopefully ako ang binutang ni Mayor na Quinta executive director sininian mm. para yun sa nangyari san. uh, if you remember right Tabi Jude Mm-hmm. Way back in uh, 95 up to 2001, mm-hmm. ako ang uh, special zone director. Ah. <laughs> director pero kita. Mm-hmm. Ngayon naman, executive director na naman ako sa Solid Waste Management Program mm-hmm. na sa special zone ng Clean and Green Contest. Mm-hmm. So siguro, salamat sa tiwala ni Mayor Baby. Pero ideya talaga ini sa administrasyon Sandy Castro mm-hmm, mm-hmm. na talagang kakaorgulyo nato sa bilog na Rehiyon Bicol, na sa bilog na Pilipinas. Opo. Ah, ngunyan po na taon na po inaini. Ano po ang mga enhancement, mga augmentation ng mga ah, programa para sa ah, environment po niya to, kansa tuyang local government? Mauna yun po, Jude. Mm. Ah, aside from the fact that ah, consistent na ato implementation na ang paghakot sa basura, sa pagtubod na mo, didi mm-hmm. sa bulan, consistent kita. Mm-hmm. Wara dirisin, kung may nagrereklamo man ng mga syudadano o residente na ngaya di nahahakot ang basura, mm-hmm. eventually nahahakot ng gihapon. Mm-hmm. Diri kita pareho sa iba na lugar na wara sin matapukan mm-hmm. na talagang nagtatambak ang basura pero kita sa bulan, diri kita nagbabaho maski may mga turutamba kita basura. Oh, oh. Manan sa na kaugmahan ng orgulyo sa administrasyon ni Mayor Baby mm-hmm. na diri ta napapabayaan ang paghakot sa basura. Of course, nagaayo kita dispensa kung may mga lapso kita ng kakulangan sa scheduling. Mm-hmm. Pero talagang nahahakot ang basura. Mm-hmm. Aram na mo na may mga nagreklamo ngaya sa iyo na kasi mana diri nahakot ang basura, mm-hmm. inagihan lang ngayon sa truck, diri hinakot. Mm-hmm. Ako tayon, pero nung kakita, nagkaigwasing problema sa basura na ngaya, ang basura, nagsangbulan sa sa ina lugar, inralangaw na. <laughs> diri nangyari sa ato. Mm-hmm. Initabi, batog san mag-ingkod si Mayor Giming hanggang niyan sa tiyempo na ini sa adlaw na ini sa pag-ingkod ni Mayor Baby wala kita problema sa paghakot basura nang sa tapukan sa basura. Mm-hmm. Ang kaipuhan lang nato niyan, enhancement san programa na mautob nato ang national law na waste segregation and recycling. Mm-hmm. Na po. Mm-hmm. Pero makaugma po na maski puro pano nasusunod tayo. Mm-hmm. Mm. Gusto ko lang po tabi maraman sir, ini pong duwang track po niya to operational ini niya. Operational po 'yon. Mm-hmm. Ang sabi ko nga ni sa mga drivers ng truck ay ako na na nagmamaner sa kanila sa para mientras na wala si Chasitay. Mm-hmm. Sabi ko sa kanila, pag may routan sa iyo na truck, paisiyong kami sa itaas sa opisina, mm-hmm. kay basi masalidahan ang paghakot. Mm-hmm. Mao. Kay diri nato pwede itambak lang ang basura ng pabayaan ta. Kay kay rumansan mga uh, ah, natatambakan sin basura. Mm-hmm. Ako tayo nintiro. Opo. Mm-hmm. And magkakaproblema lang tayo kita sa waste segregation na gusto nato matutukan sinmayad mm-hmm. and waste didi sa fish port nandito sa Rilansi kay yun talaga biriyo-biyo doon. Opo. By the way, sir, but sa kasibutan sinda, sa negosyo, ha? But in-exclude po sinda sa kunyan, sa sa gigibuon No, no, no. Not excluded. May sa diri sila na truck na ah, nagahakot. I, oh. I mean sa search, hmm. nagigibuon po niya to. Kay ini sakop inisan munisipyo. Ah. Oh, no, no, no. Sa search for contest, uh-huh. kay diri ini kayasan Zona 4 na asikasuhin yung tiro ng mga tao doon. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Mm. Okay. so uh, sabi po nindo tabi sir, ang relance, igwa talaga dyan kinakatutok mm. na uh, ah, track, na magkuha kay basura. Yes, Regular kay steady yun doon. Mm. Naninluluwas naman basura doon pagkagabi na. Mm. Kay natarapukan mga paratinda nato, tapos siyempre sa transaksyon nila, di hapon na sila masirira, mm-hmm, mm-hmm. masirilig. Mm-hmm. Doon na sa stock ng basura san naka-steady na yun, malakaw yun, mabiyahe yun, pakalumagon, gabi na, mm-hmm. mm-hmm. mapo yun. Sir, may mga street sweepers po kita digdi? Mayon, mayon, uh-huh. Ah. daghan. Na may mga kanya-kanya sa teritoryo, pero uh-huh. di rin man sila nagsusunod sa mga residential areas. Uh-huh. Aning tututukan nato sa mga street cleaning, mm-hmm. in mm-hmm. uh, Zone 8, pa munisipyo, mm-hmm, mm-hmm. didi sa may plaza, mm-hmm. simbahan, inbutangan Tasin Sayo, mm-hmm. na na sa old munisipyo, mm-hmm. in na mga lugar nato didi sa Rilanse. Mm-hmm. Plaza Rizal, kay mga pasilidad yun sa munisipyo. Mm-hmm. No po. Pero ang mga barangay po, may mga street cleaners man sila na sweldado o may honorarium mm-hmm. san barangay. Apo. No? Alright. Sir, sir, ini pong uh, waste management na programa na ini, uh, ah, igaw man po kay niki ki uh, ah, replika sa mga barangay? Mauna, mayon. Mm. In fact, uh, ah, Gan libot sa uh, technical working group nato. Mm-hmm. Base uh, magdanon sa mga barangay manungod sa orientasyon ng mga kaadman tungkol sa waste segregation o 4Rs na sasabi mm-hmm. na reuse, recycling, yun na 4Rs na sabi, mm-hmm. no? uh, mayong sing grupo so na naglilibot. Kung gusto tabi sa mga barangay officials makiupod mm-hmm. o makasabot sa mga manungod sa recycling ng reuse, mm-hmm. yung tabi ang technical working group nato sa pamumuno ni Mrs. Ke- Miss Kelly mm-hmm. ang environment officer nato. Mm-hmm. Na po. So, uh, ini pong grupo na ini, ining uh, sa technical working group, yun po ini ang nagtututok mo niyan. Yes, yes, opo. Sa mga programa na ini. Yes, opo. Si Rentiro naghimo sa mga technical studies tungkol sa basura nato sa mhm. bulan. Mm-hmm. po. Okay, maki-update po ako duman sa tapukan nato kay basura sa Kalumagon. Uh, ah, sagod mo niyan, uh, ah, magayunon po itong lugar and uh, regular po kita duman na nag uh, duman po niyato tinatapok sa mga basura yes, po yes. niyato. 14 hectares yung inabasurahan. Mm-hmm. In fact, we were able to convert already part of it into mm-hmm. an mhm. eco park. Mm-hmm. And this is a landfill area, dump site siya eh. Mm-hmm. Pero mayroon kita sin MRF dito, munis- ah, recycling facility. Mm-hmm. So, nagkaproblema kita sin mga nakaagi dahil na ngaya sabi sa mga syudadano, pakatapok mga hindi nabubulok na nabubulok. Pagabot nga dito sa Kalumagon, Birio mang gihapon. Mm-hmm. Ako tayon. Mm-hmm. So niyan, may bago na kita na enhancement. Ayun. Opo. So pagabot sa Kalumagon, ah, pagbatog sa waste segregation collection, may sistema na kita sa bulok, di nabubulok. Kaya may ah. composting kita dito eh. Mm-hmm. Hinihimo yun na fertilizer ng mga nabubulok. Mm-hmm. Mga po. Mm. Okay. Now, uh, sa programa po niyan, kan uh, local government sa environment, aside po kay ni, ano pa po tabi ang mga ongoing projects niyan sa punto kan environment? No? Line, aside lang po kay ning kunyan, inaanunsyo po niya itong kunyan aldaw. Mayon tabi kita sin. In fact, uh, sa iyo sa nag, nakaistoryahan ni Mayor Sansay Kadlaw, mm-hmm sa na retired police na taga Bulan mm-hmm. na official man sa police na nag-offer san kaniya uh, serbisyo sa munisipyo mm-hmm. at no cost to the local government unit except on a voluntary basis mm-hmm. na i-re-enhance ang munisipyo ang Bantay Dagat Program. Ayun. Kay iningani na manungod sa purutukan sa lawod. Mm-hmm. No? So, in, uh, i-enhance natin ang programa nato manungod sini na dynamite fishing kay mm-hmm. nauubos na ang kadagatan nato mm-hmm. sa distroso sa dinamita. Mm-hmm. Ultiman mga paralawlaw nato, di ka magkakurulugan simbot. No po, sus, pag nasanggan lawlaw, ang iba, pipapurutukan ta. Ang damage yun, diri kay sa lawlaw, kundi pati sa coral reefs nato. Tama. No? Mm-hmm. And it will take 50 years to rehabilitate our coral reefs. Ang damage yun. 50 years. Mm. 50 anyos. Baga yun ang puno sing kahoy na awaton magtubo, awot, awaton mamunga. Mm-hmm, mm-hmm, Of course, enhanced nato ang fish sanctuary nato sa butang ng Biton area. Mm-hmm. Na, na padagos po kita niyan sa uh, pagpagayon uh, ah, pagpayo sa nato Eco Park system, mm-hmm. no? Nan mayon sin mga grupo kita niyan ang naglilibot nagdadanon sa refor- reforestation and mangrove planting activities. Mm-hmm. Opo. Hmm. Okay. Now, um okay, Sandali lang ha. O lalo ng Taugama ah, group mm-hmm. uh, sa sa mga bandina nun sa munisipyo pagabot sa uh, reforesting activities, tree planting activities. Mm-hmm. Sir, may ka nakaagi ko na daw, may nadakop na dolphin. Uh, pawikan, sa, ah, pawikan, ba? pawikan, minatay na ugang. Ah. Uh, pero ay nasikaso sa DA na to, ang Municipal Agriculture Office. Ah, nagada na po ito? Napawikan? Na, minatay na tabi ang pawikan, mm. so pinalubong na lang sa DA officer na to, mm. si Mayat Heraldino. Mayat. Pero grabe sir, ang kunyan na, ang mga nakukuha didi sa area na yan ha. Pasalamat pawikan. nga ni kami kay didi sa bulan, mm. mayong sin mga paraisda, na pag nakakuha sa napawikan o dolphin, i-turn over sa munisipyo for release mm. gihapon. Mm. Pero may mga paraisda man kita na regular man nakakuhan, yung naka katugas buot sa mm. pagsunod sa batas. Mm-hmm. In fact, di naman po labot sa karaw. Ang sabi sa la, la, latest scientific study, ang dati sa Tunamantare, yung na pasapasa mm-hmm. na lugar doon sa Takdogan Reef, ubus na halos ang pasapasa. Mm-hmm. Kaya kung kikararnisan mga paraisda, mm-hmm. siguro kung may mga paraisda didi sa ato sa bulan na culprit man o suspect man sa mga pagpatay sa mga pasapasa, kay pagbuhay permanent na rason nila. Mm-hmm, mm-hmm. Pero I think naman, uh, may mga batas kita na dapat sunodon. Mm-hmm. Na po, we can do other legal means sa paghanap buhay nato sa dagat. Mm-hmm. Na po. Mm. Okay. Sir, nakakuha po ako kay report sa Bureau of Agricultural Statistics mm-hmm. sa ibang issue po kita. Um, medyo dako pa lang talaga ang distortion niya yes, yes. sa palay. Ano? 9.3 million. Ah, 9.3 na. Oo. Kasi as Pero nakuha ah, mo doon. As of March 4 po tabi ni, eh, March 4 na report, halis sa Bureau of Agricultural Statistics. Sa diin sa din yun, na halis? Sorsogon? Opo. O sa bulan? Bulan, bulan po. Oo. Bulan, sa Paray. Ang distroso sa Paray, kapasakayan. Oo. Oo. Sa Paray, ah, Ang bulan pera? 6,880,000. That was an initial report. Ah, initial report. Oo, pero ang totoo talaga, ang damage talaga sa kaparayan nato is 9.3 million. Mm-hmm. Ah, maniwa, ma, siguro masabi ni iba, nano na-damage yan in istorya ni Tony Boy, mm-hmm. mga Sandy A, mm-hmm. na 9.3 million. Jude, ang pagsukol sa distroso sa baha, mm-hmm. diri dahil sa pakatapos ang baha, tindog ang paray. Tama. Ang totoo, son, sabi sa san, uh, ah, Department of Agriculture, sa Agriculture Office nato, mm-hmm. pag ang sarok na pasakay, mm-hmm. natahuban sin tubig binaha, mm-hmm. mayo natabi yung sindanyos ng epekto pag-anison. Dili tabi nangangahulugan na tamiri inagihan sin tubi, natahuban sin tubi, tindog gihapon pakatapos paghupapa, diri po mayon tabi yung danyos, irugso ng pagsukol san danyo sa paray. Ini na mga nagkatarahuban sa baha sa bilog na bulan ng mga kaparayan, kapasakyan nato, ang totoo po tabi, may epekto na yun sa anihon niyo intero. Kung kayo kamo sayo na paraoma o tagsadirisin umahon ng anihon. Mm-hmm. May danyos na po yun. That's why we measured quantitatively mm-hmm. up to 9.3 million in terms of damage to rice lands and vegetables. Mm-hmm. Mga po. Mm-hmm. Kaya kung masalan impression sa tao, baga ngayon kada ko na damage, totoo po yun. Mm-hmm. Bastang nabaha an imo pasakay na tahuban ang pananom mo san tubi mm-hmm. sayo duwa tulok adlaw may pagising pagsukol sa danyos. Mm-hmm. Kaya ang Anison, apektado na pag-aranihan. Mm-hmm. Opo. So, nagabot po, nagabot po kita 9.3 million, including yeah. vegetables or maritatas. Okay. Uh, ini po, kasi March 4 po ini, mm. na report tabi ninda, pagabot po sa fisheries po tabi, uh, ini pong mga tilapia niya to, mga hito, ay, ah, ay, ay. na nagkaarano, na nagka nagkuha nag, Apektuhan. na inundated ang mga fish ponds. Mm. Pero po ang latest po ngunyan na, na, na report po. Wala ko sin latest report from uh, the MAO pero sa livestock sa mga i- kabaka, Opo. karabaw, Mm. rig 100,000 ang damage nato nagkarulumos. Oh, ah, 100,000. Opo. Mhm. Pero sa fish pond mayon kita sinsaro na Techno Demo Farm Mhm. sa isda aniho na kunta sa tugbungon. <laughs> Sayang 12,000 uh, fish heads. Mhm. 12,000 pieces na bangus, 12 mil na bangus na wash out sa baha. Mm. So, i-assume na lang na each piece cost 20 pesos or 30 pesos times 12,000 pieces, mm-hmm. that's a lot of money. Uh-huh. Di ba? Oh? Dako-dako na kantidad yun na nawara sa sa na farmers in uh, fish pond. Mm-hmm. Na po. Now, sir, dito po sa mga fish pond owners po niya to, ano, ano po ang initial na kunyan, pwede niya tong maidanon sa sainda? An pampanmaan ang MAO sunan maka-assess. Ang agriculture, ang agriculture office, ng ang Kasi grabe ang danyos nila, no? Opo. Medyo nag, ano, nagabot sa akin yan. Mm-hmm. Mm, mm. Okay, sige. Uh, March 4 kaya ining tuya na na report hali sa Bureau of Agriculture. Uh, by the way, Jude, gusto Opo. ko man tabi anunsyo. Mm-hmm. Niya na si Mana, nagbabatog na kita sa uh, ah, proyekto ni Mayor Baby Di Castro di sa may uh, Rilance. Ang mga bako-bako nato na paradahan doon sa tricycle, oh. anunsyo ko ini sa mga para tricycle tabi ha. Mm-hmm. Dun sa may hampang nila Diamond, mm-hmm. Butika Mayralda, di sa hampang San Rilance, ma-repair na tabi kita doon sa paradahan niyo, papagayon ng tatabi yon. Ah. Kaya itatransfer mo na sila sa lokasyon dito sa may Plaza Rizalo. kaya, siguro ang, ang plano ni Kagawa Don Don Di Castro, mm-hmm. kaya uh, uh, ah, siya ma-supervise ang patrabaho, dili an unahon tan sa Plaza Rizal muna, then pag nahingayad na sa Plaza Rizal, sa may Karanings Restaurant, mm. Caradopol's, ibabalyo talit ang mga tricycle hali kara Diamond, mm. ng Karamayralda, ibabalyo talit sa may hampang San Plaza Rizal. Kay ma-repair kita, sa paradahan ni Ratabi. Kay badi mapakayad natin through traffic ko doon. Ayun. Nan, uh, ang zone 6 tabi, dito sa may kara Limans Commercial, mm-hmm. mao magiging paradahan sa mga truck sa nahente. Mao sa mga jeepney nato. Mm-hmm. Hindi naman na may Muslim na reklamo sa sa ikadlaw na maramuko ng mati yung doon. Mm-hmm uh, ipapakayag taman po yun kay base maging sanitary area man po yun. Pero, kaupo yun sa <laughs> Bisayon San Zone 4 sa search. Ayun. <laughs> sa may Karabina, um, sa Alayda, Bulan Commercial. Mm-hmm. Opo, sa likod son. Opo, may text po digdi sa tuya, uh, kung may plano po daw sa may parting sementeryo, mm-hmm. and sa tuyang uh, local government. Ano na klase na plano? Oh, well, kung ano. Oo, kay very comprehensive yeah. yun. Kung naninistorya mm. niyan tungkol sa mm. sementeryo, ah, sa niyan tabi, ang sementeryo na is congested na. Oh. Bagan matabuho na <laughs> si Minatay. oh. <laughs> Kaya, nasa planning table tabi ni Mayor Baby De Castro, mm-hmm. ang pagpaayosan, ah, ang mga naggusto mag-invest manungod sa cemetery. Mm-hmm. Pero sa niyan, may mga plans kita on the way underway mm. na manungod sa nanon mangyayari sa <coughs> excuse me cementerio 5 to 10 years from now because we can no longer afford putting a lot of uh, <laughs> the deceased doon sa cementerio nato. Puno na siya lalo na sa Romano. Mm -hmm. So, it will take a lot of planning mm-hmm. sa partisan local government mm-hmm. na magkaigwakit sin panibago na sementeryo. Mm-hmm. Di taman yung pwede transfer ng mga minatay. <laughs> Ah, ang himuntason, mm-hmm. i rehabilitate mo ang sementeryo. Mm-hmm. If you remember it right, Jude, uh, ah, wala ka pa dilisad to, sa 1996, nagbatog ako sing kampanya kung tasang kagawad ako mm-hmm. na mabisay ang sementeryo ma-rehabilitate bagang parisan sa Sorsogon Catholic Cemetery. Mm-hmm na naging magayunon siya bagan park. Mm-hmm. Pero diri ato nag-take off, nakalikom kita diyon na pon. Dumao lang na puro pathway do na dinagdagan sa munisipyo mm-hmm. na ninakudal. Mm-hmm. Hopefully, kung daranunan tayo ng mga tagabulan, pagayunon tan cemetery ta, mayon sinway na mahimo kita. Amo po, tinampo pa lang sa cemetery. Ah, tinampo sa cemetery na, naklase ah. na tinampo sa cemetery. Itong mga araw agyan siguro sir, ha, kung maurang siguro, garin mo malapok. Mm, Oo. Aputong ko daw si Chumading ha, ang caretaker na to. Mhm. O, kung ano doon na lugar. Kaya naram ko sa Rumalaan, Agihan San Cemetery. <laughs> You are saying kanina po, sir, na nakatipon ka mo kiliit na pondo. Before, that was in 1996. Mhm. That was a long time ago. Mhm. Pero Nakapuon man hopefully, ka mo kiliit. Mawi na pakudal kay dati, Ah. kuan yun eh, cyclone wire eh. Mhm. Nan malapukon yun. Pero naipakudal yun, nan pa tindog yun dahil sa effort na binatugan ko nan mm. dinanunan sa to ni Mayor Giming mm-hmm. na mga nakudanan. Si Mayor Baby sa to, maski diri pa siya Mayor, mga nagplano na talaga so na sa Hampangan San Cementerio mm-hmm. Irog yun soon. So it mm. will take time para ma, ma mabisay po niya ito ining sementeryo po. Oo, diri karaw-karaw ang <laughs> pagplano sa sementeryo. Mm. May mga investor na gusto din magtindog sementeryo mm. for a bayad. Mm. May bayad pero Parang mga inapod na mga ano ba na... Memorial Parks. Memorial, memorial Parks. parks. Mm, talagang may bayad. May onsin gusto mm. magtindog sementeryo sa Sigad, mm. sa may unhan sa pabrika. Mm. May gusto magbutang sementeryo din sa may Santa Remedios. Kanina lang may kaistorya ko na gusto magpasangguni ang bayan kaya ngaya matindog sementeryo. Pero sabi ko na na klase, may bayad ngaya. Mm. Mm-hmm. Pero sabi ko, anaram ko na sistema sa sangguni ang bayan, kung mapatindog ka sementeryo, dapat may lugar para sa mga pobre na mga irulubong. Mm. Ah, Oo. Oh. Tama. Kaya di man mm. maka-afford sing pagbayad 15,000 pataas. Oo. San lote lang. No, no, no, no. So ito ang napunta ng public cemetery ha. Opo. Ito Dapat talaga. public cemetery talaga. Mm-hmm. Nanina okay. Oh. cemetery ta Jude. Uh, ah, nag-research ako, mahiligo na ako mag-research sa history. 19 uh, 14 pa ini. Ay, halawin ko na. 1914. Ah, ang tagsadiri talaga suntabi, ang pamilya San mga Hirona, no? Oh. Yun na cemetery doon sa Kuan uh, Luyo. Ini naman na cemetery doon sa Kuan sa ini na cemetery sa Obrero na puro na niyang kabalayan. Mm. Sabi Camp Village na kung son. Uh-huh. Sa simbahan yon, sa simbahan. Ah. So, after how many years? sa anyos ng cemetery ta. So, dapat talaga magkaigwakit sin uh, pagpamutang sa cemetery na nato. Hopefully, uh, ah, kisera mabisay tayo sin mayad. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa kasiguran, sir, igwa duman ni sementeryo na bago na impapadalagan mismo sa lokal na gobyerno. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan ang pinakabago. Pero nasa plano yung tabi sa administrasyon kay five years from now talagang matawuho na ang simenteryo. <laughs> uno na tawad simenteryo. Uh, ah, with due respect to our dead pa, no? ang pagrespeto nato sa mga uh, pamilya san mga nabawian na simbuhay nan sa pamilya san kada tagabulan na mayon sin minatay sa sementeryo. Mm-hmm. Opo. Okay sir, entertain ta na ining mga text message sa tuya. Sige, ano sige, po. opo. opo. Uh, hi po kay Sir Tony, nahiling ko na tabi siya sa piyesta sa Recto. <laughs> Aran yun. <laughs> Musta tabi sa Danao, sa Ramanoy Alan, Manay Gemma, nanaan ka nila na aki halik tabi uh ni kay Lani. Okay? Good Thank AM. <laughs> Bagang kilala ko daw yun. ah, oh, nahiling ka ko sa fiesta eh. Sa recto. Good AM, ask ko lang tabi. Ay, okay na ini. Eh. Ang sa sementeryo, ano? Mm. Good AM, Jude. Pakibati man po sa mga taga-barangay bigin na maligayang pakikinig po sa inyo. Okay po ang programa nyo. Ipagpatuloy po nyo. Good AM, Kaiser Tony. Thank you, thank you. Good morning man po. Balagar family, hali. Sir. Thank you very much. Okay, yadi. Um, Kakain ba ito ng mga hapot pa ni? Aha. Okay, siguro na, na I would rather Jude na kung may nagte-text sa ato uh, aside from that na ang mga suggestions na advices nira mm-hmm. sa saro na gobyerno lokal na nangaipusin danon sa mga kabubong ta manungod sa mga dapat tahimuon ng mga programa na makapakayad sa ato tero kay mao talaga inan uh, katuyuhan ni Mayor Baby Di Castro mm-hmm. sigun baga sa kaniya moto na kaayada nato obligasyon sa mga opisyal sa bungto. Opo. Opo. Good AM po. Hapot ko lang tabi kung saan umaayos ang tinampo sa barangay recto. Kay kung may mga kopra na iluluwas, mapagalon ang pagsaog. Okay, okay. Ah, pwede ko simbagon yun. mm Ah, maayo kami dispense sa tabi sa mga taga barangay na Irugso na Hararayo na inagihan sini ng mga grabe na uran, mm-hmm. ang bagyo, uran, na di rin nato nare-rehabilitate ang mga tinampo po niyo kay aram po ninyo mga magurang, mga kaurupod nato didi sa bungto. Pag hiningayatan mga tinampo tagihapon ni rehabilitate yun ang heavy equipment nato standby siya. Pero pag inutro nato pag butang ibaras, rakal-dakal, nan irog sinang panahon tatabi, balik sa dati yung pag winash out na naman yun and we will be spending a lot of millions, hundreds of thousands of pesos to rehabilitate these roads na diri makakaya basta-basta sa munisipyo kung pakahinga yada ta uura noon. Kaya nahanap kita sin mayad na panahon na mabisay taan mga tinamputa. Pero ang equipment na to tabi, padagos na uh, mahingo ha basi mabisay yung. Kay parte yung san programa ni Mayor Baby Di Castro sa livelihood program. You know, ang pagbuhay san mga kabarangay nato sa barangay, konektado permi sa heavy equipment nato. Mm-hmm. Diri mao jud. Kay paghingayad ang tinampo, dani san dalagan san komersyo na negosyo, ang mga agrikultura nato na produkto na iluluwas nato o naisusulod. Ang mga negosyante nato nakaluwas sulod sa mga barangay ta. Madali sa mga teachers nato ang pagsulod sa mga barangay na mayad ang mga agihan. Mm-hmm. Kaya mao ang pinakamayor na programa ni Mayor Baby mm-hmm. De Castro na mapakayad nato mm-hmm. Okay. Ah, opo. Mapakayad nato ang mga tinampo nato sa mga barangay. Pero mm. sa irog sino na klase sin panahon, baga kita ang wet season, oh. dili kita basta-basta nakapadalagan sa mga ekipahis nato sa rason na pag inurang gihapon, ini-wash out gihapon, ang ibubutang ta ng mga baras ng rakal-dakal. Mm. Opo. Ah, opo. So, we are not referring to the cemetery. We are asking about kailan isisemento ang daan diyan papasok sa project. Uh-huh. Opo. Ah, mahapot po ako sini sa engineering nato ng kan Mayor Tabi. Ano? I do not know man po kung uh, sa nag-text na to, 464, Sir, uh, ma'am, kung uh, ah, may onsin resolution ng barangay niyo manungod sa bagay na ini kang congressman o kang governor. So, dili ko tabi ni kaya sing simbagong tabi na manungod sa pagsementosan papasok sa project. Uh, with due respect po and uh, I hope for your kind indulgence na dili ko po ini masisimbag. Mahapot pa ako sa munisipyo po ng sa barangay niyo tabi. Thank you very much sir sa text mo po. Opo. Okay. 464. Apo, sige po. Apo, saan ko daan itabi ha? Ah, May mga nagtitext siya. Opo. okay, sandali lang. Oo. Ah. ah, basahan tayo ni. Okay Apo, naman sige, eh. tabi. Okay man ini. Eh. Suggestions. ang Opo, sige Lidin. tabi, sige po. Bakit hindi magkaroon ng seminar per barangay Mhm. tungkol sa danger and destruction of dynamite fishing, lalo na yung mga nasa coastal? Opo, opo, opo. Well taken po and noted. Ah, well noted po, sir or ma'am. Ah, actually po, ngayon kita sinsaro na grupo na sinabi ko nga ni Seymo kanina, parang technical group sa munisipyo, mm-hmm. saro ini na grupo na eksperyensyado sa mga pagpaliwanag, mm-hmm. san manungod sa mga kapakinabangan sang kapalibutan, ng distroso sa kapalibutan. Mm-hmm. All the barangay officials have to do mm-hmm. is to advise us mm-hmm. kung saan sila mapa-schedule. Mm-hmm. Ini na mga manungod sa Marine Resources, may grupo kita nag-aasikaso soon. Mm-hmm kung uh, mag-request na ah, barangay niyo na maki-schedule kami sa kanila sinsaro na seminar o orientation sa bilog na barangay kaya assembleya, kaya na mo himuon yon Ang mga barangay officials niya ninulat na mo. Okay. Kaya bumang kita maguna-una sa kanila tabi. Okay. All right, sir. magayonon po ang sa tuyang uh, diskusyon ano ngunya na pagkaaga mga programa i proyektos na iniimplementar ngunyan kan sa tuyang local government unit uh, medyo kunyan um, limitado na kita sa oras tabi mm. sir opo, opo, and uh, sana po by next week or sa mga masunod pong aldaw na mga programa po niya to regular po niya mo kamong maimbitaran mm-hmm. sa programa no, thank you very much Jude for this opportunity mm, uh, in fact uh, di sinisino mainan kwinta paagi mi man o boses mi sa opo. mga programa niyo lalo mm. na sa media na may pahayag mi ang sentimiento ng boses ng munisipyo. Mm-hmm. Kaya naniwala kami na obligasyon na mo na maaraman sa publiko sa pamumuno ni Mayor Baby de Castro mm-hmm. na may pahayag sa kanira na may balangibog ang mga programa sa gobyerno lokal nato. Mm-hmm. May regular programming man kita sa radio, Apo. pero uh, minsan limited ang audience ta. Mm-hmm. So, ini na programa mo is uh, becoming more popular as the weeks go on. <laughs> uh-huh. uh, and I congratulate you for that. Apo. Uh, sa station niyo. Apo So, may ng paagi man na makapahayag sa sentimento. Pero, uh, again, listen po. March 10, Batugan Search for the Cleanest, Greenest Barangays. Mm-hmm. I-anunsyo tan Cleanest Barangay sa 30. Mm-hmm. Nan March 24, mahakot kita by schedule sa nabubulok na hindi nabubulok. So, hopefully po, maka-cooperaran mga syudadano nato. Kaya kung diri sa kooperasyon niyo, diri magiging successful ang magiging programa sa mga munisipyo nato sa administrasyon ni Mayor Baby Nan. Sa ngaran po ni Mayor Baby Di Castro, Vice Mayor Awel Gogola, and bilog na konseho municipal na, na, na gobyerno lokal nato. Mm-hmm. Salamat tunon po sa pagdangog niyo ng sa imo programa Jude, Opo. nan sa station nato kang body. Opo. Thank you very much and good morning. And I wish to greet you happy Easter this early. Oh, <laughs> opo. opo. Hopefully tabi sir na uh, maka-regular visit mangyapon kita sa programa mm-hmm. uh, para po sa pagpadagos niya tong pag uh, uh, balangibog kan mga programa po kan local government unit. Okay. Thank you very much Jude and thank you very much sa mga kabungto nato. Apo, thank you so much. Mga tugang, si uh, Public Information Officer Mr. Tony Boy Hilana, dati pong kagawad kan sa Tuyang Banwaan, uh, naging bisita po niya to, ngunya na pagkaaga sa manlain-lain po na uh, punto uh, para po sa waste segregation management ining uh, search sa cleanest and greenest uh, barangay sa laog po kan poblasyon iba patabi na concern next week ha makabisita naman ta sa tuya si sir mas mayad tabi ano nganing makanood pa kita sin makaaram pa kan mga proyektos na mag, makadanon po sa tuya digdi po sa banwaan tabi nin bulan okay Aha. Okay, wala na ako music bed. Ah... Uh, Ang oras po niya to, alas 11.13 na nin pagkaaga. oras, alas 11.13 na, din na si Jade Mape, din na sa tuyang partner sa public line, si uh, um, Beautiful. si Angeline, nag-text na ini sa kuya, banggi yun na ah, kaso banggi. Ah? Okay. So pag-abot ko kanina, turugong pa siya. Good morning po sa BSTB staff, kay GM Nick T, as in sa mga pagriba po niya to dyan uh, si Marlon, si, uh, si Charmaine, si Nanette, si June. Uh, thank you so much sa pagantabay po nindo sa Muya. Taod-taod ang tabayanan po nindo ang market report. Ang pakikipag-ulay po niya to sa Department of Trade and Industry kay Madam Evelyn Tagyo and kay Mr. Uh, ben Timbas, an statistician, no? kan Bureau of Agricultural Statistics. Manong, manungod po ini sa padagos ngunyan na paglangkaw kan mga commodities po niya to sa mga merkado publiko. And uh, an uh, sa tuya pong winning number sa Lotto, ano, taod-taod, ang tabayanan niya to, si Chris, ayaw si Chris, ano, ah, uh, Ora si Chris. Basi kung mahapit ta duman sa sa lotoan mga winning numbers ta ha. Tapos masurulod nan mga reports ta no. Okay. Andali lang mapagirumdum po kami. Ah, uh, mabalik po kami sa programang Arangkada Bulan. ako magpapa-enroll ngayong pasukan. Saan pa? Eh sa AG Villaroya ka na. Kita mo ako? Ang dali kong nakakuha ng trabaho matapos kong graduate doon? Eh bakit? Ano nga bang meron dyan sa AG Villaroya? Aba, di mo ba alam na ang turo sa kanila ay computer-oriented mula first year hanggang fourth year high school? Gaya ko, nasa high school pa lang, eh computer literate na meron silang separate computer subject at hands-on ang pagtuturo dahil may isang computer na ginagamit bawat estudyante. Teka kuya, ano nga yung trabaho mo ngayon sa Maynila? Computer programmer ako sa isang kumpanya. Yan kasi ang course na kinuha ko sa AG Villaroya. Computer Programming, major in Computer Systems Management. Biro mo, dalawang taon lang ako nag-aral sa programming kasi naman, eh madali ka talagang matututo doon. Dahil bukod sa mahuhusay ang instructors, eh kompleto pa sila sa gamit. Eh ko kaya, ano kaya ang magandang course para sa akin? Aba, pwede kang kumuha ng 2-year computer secretarial o kaya ay computer programming gaya ko. Mayroon din silang 2-year computer technician, major in computer hardware technology. Kung gusto mong isang taon lang, meron silang 1-year data encoding. Lahat ng course na yan, eh magagamit mo para madali kang makakuha ng trabaho kahit saan. Ibig mong sabihin, kahit Sabdo, pwede ako magtrabaho? Oo naman! Dahil sa AG Villaroya ay world-class ang standard at alinsunod ito sa demands ng globalization. Oh, teka! Nag-uusap pa tayo ah! Saan ka pupunta? Dito lang sa kapitbahay. Yayain ko lang si Christian na doon na rin magpa-enroll sa AG Villaroya. Enroll now at AG Villaroya Technological Foundation Institute and be ready to face the brave new world of computer information technology now. They also offer new technical vocational courses like two-year automotive technology and two-year industrial electrical technology. AG Villaroya Technological Foundation Institute, the school that helps students face the demands of the world that is becoming more dependent on science and modern technology. Located at Sound 5 Bulan Sorsogon with depth Ed recognition number 005 series of 1999 and TESDA permit number 01204 series of 1999. AJ Villaroya Technological Foundation Institute. It's what you want. Ikaw ang ng iba ang iyong peoples and wives gusto mo maging flawless or a total makeover. Come and visit the Sisters Facial Beauty Salon for men and women located at Room 3, second floor, Mariana Tan Building, Immaculate Concepcion Street, Zone 4, Bulan, Sorsogon. Salinity Facial Treatment, Skin Filling, Warts Removal, Pimple Treatment and Control, and Cosmetic Tattoo, and also have body massage, exercise, slimming, relaxing, and treatment efficiently. Itsurang nakakadismaya, gagawin nilang kaaya-aya Kaya malaking pagbabago talaga ang magagawa sa iyo ng The Sisters Facial Beauty Salon dahil mula pa sa Metro Manila ang kanilang beauty therapist at air-condition ng kanilang clinic to make more comfortable and relaxed. So, for your absolute total makeover, the Sisters Facial Beauty Salon is the answer. Opens daily from Monday through Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. and Sunday by appointment. For more information, please contact Mrs. Alva Hernale at mobile number 0928-243-8540. Arrancada Bulan. ang programang pinupuno ng mga umaarangkada ng maingit na balita umaarangkada sa pangunahing isyu ng bayan, interview at side report Arangkada bulan tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa umaarangkada FM station 88.7 1 FM Kagawad Joe Life de Leomas at Kagawad Bobby K, ABC President Toto Pichango SK Federation President Anika Guelas at maraming salamat sa inyong support sa programang Arangkada Bulan. Maraming salamat sa mga sumusunod na sponsors sa Philippine Charity States Office, Mungasa Station, St. Jude Transit, Daily Trips from Bulan, Lipasan, Cubao, One Big Shop, Pinatoy ng Sirap, Mura at Dekalibang Provincial Mobile Group headed by Police Senior Inspector Alvin Gruba. An uh, oras po niya to alas uh, 11:19 na nin pagkaaga nagsasarabay so background nagsasarabay so uh, ano ini um, mga sponsor po niya to, no? Pasensya na kamuta, aram po nindon sa tuyang uh, uh, chief technician digdi, may importanteng uh, piglakaw ngunya na sinpig asikaso, kaya nagkakamang kita digdi sa laog <laughs> kan, kan kunyan, ha? Ah? Nag, uh, nagaano-ano kita digdi sa laog kan, sa tuyang studio. But then anyway, mga tugang, Ah, Studio C. Ah, <laughs> ah booth. Ah, sorry. Okay. Ah, na, sa tuya pong ah, numero, pwede po kamo mag-text sa muya. 0910-7878-490. And, ah, okay. Taod-taod ang tabayanan ng mga reports, as in pakikipag-ulay niya to, sa satuyang mga opisyal sa Bureau of Agricultural Statistics, si Mr. Ben Timbas, as in si ah, Madam Evelyn Pagyo, kan Department of Trade and Industry. Aram po nindo, grabe ang pagtaas mo niyan, ano? Kan mga nagkapirang commodities po niya to, dyan sa laog tabi kan relance. Sir, pakigreet man po kay Rona Albao Mando. Nin advance, happy birthday sa March 9. Happy birthday, Rona, from uh, Vinjoli, uh, uh, Aussie of Begin pahingi ng handa mo, best friend. Aba, happy birthday, Tabi. Good day, AM to your program. I'd like to greet happy birthday po kay Kapitan San uh, Tarumata sa Aga. Happy birthday, Tabi. Ano? Happy birthday sa Kapitan po kan Tarumata. Alright, sandali lang. Mm. Paki uh, greet man Tabi sa mga taga-barangay Bigin. Opo, marami pong salamat uh, taga-barangay Bigin e particularmente ang Balaguer family nan Bitangkor family. Okay. Uh, ah, ang sa tuya pong mga customer sa Lotto, ang tabayanan po nindo taod-taod, dahilan ta uh, babasahon po niya to ang mga winning numbers po niya to. Good morning man kay Kapitan Chito Del Monte, ha? Kanso na 4. Maray na aga po, siring man kay uh, Kapitana, no? Sasaya po tabing namumuta na esposa aamo. O, Sir, pinanood baga sa TV Patrol kagabi natotoo talaga ang balita duman sa mga aki kuno sa mga persona na nagkukuha po talaga nin anini sabi nin da aki, no pero didi po sa Sursugon, ha base po sa pakikipag-ulay niya to kanina kay Colonel Ardales no ang Provincial uh, Police Community Relation Officer niya to negative patabi sinda sa report No? Pero ang sabi nga niya, well, mas mayad po yan, kung, kung totoo man ini, at least nakahanda po ang satuyang mga magurang na i-alerto ninda asin na magabayan ninda, maantabayanan ninda, susenda tabing mga kaakian. Good day, M. Pakigreet man tabi kay Tia Angge and Tia Nena from Upang. Opo, sige po. Ah, uh, okay. Si Mr. Guwan, mapasiring digdi, ta may organisasyon sinda na uh, may disco ada nagigibuon Angeline. Si Sebi ito, si, si Sir Popoy Guwan, mapasiring digdi, ta may announcement. Ma-sponsor kita ang arangkada bulan ng public line san disco ninda nagigibuon. Oo. So mapasiring yan digdi, ha? Mm. Oo. Sandali ha. Para po sa barangay captain at mga barangay kagawad. Ay, opo. O, may paabot tabi digdi na sarong text message, ano? Para po sa barangay captain and uh, sa mga barangay officials ta dyan sa pabrika. O, paabot lang po ini tabi. base ko na matawan po tabi nindo nin ah uh, uh, reparo ini ano? Oh. Para okay, yade. Pakipasya lang po ng Barangay Bless kasi ang mga pampasadang sasakyan ay nahihirapan dumaan sa kalsada. Aha. Okay, sige po. Ah, duman sa may parting bless. O sige po, ta, kunyan. Yadi man su kabarangay sa nindong kabarangay digdi sa pabrika. O. Ah, lo, kalsada, lubak-lubak, gawa ng nakaraang baha. Salamat po. Sana maaksyonan po ito Kawawa naman ang mga nakatira sa Bless. Opo, sige po. Ta ipaabot ta sa mga barangay officials po niya to sa pabrika. Okay? 0910 po sa tuyang CP number digdi. Good PM, Pakipukaw Mantabi sa Bulan, Waterless District. Water District, sorry po ha. Kay an awas sin tubig digdi sa obrero, garuan <laughs> Opo, sige po. Kung nagdadangog si Mr. Uh, ah, Noel uh, Del Monte, Noel Del Monte, no, ang satuyang Public Information Officer, Kanbulan Water District, o, oh, itaota na lang ining reparo sa inda, ano, abangan lang po nindo ta uh, ah, magiging bisita niya to sa digdi sa programa Bulan Water District, ano, gabos po nindo na concern, ipapaabot po niya to, yan, ano, sa satuyang mga opisyal, sa Bulan Water District. Okay? Ansulay ko uno ngon yan, sindan in broadcast, ano, sa kasiguran. Kaya, dahil kita makaplay kayan, mga, oo. Sa masunod na lang na semana. Good day, AM, pakigreet kay Joy Joy and Opang. Sige, yun na po, tabi. Maraming salamat. Mm. Mm. Good day, AM, kindly forward the CP number. Uh, uh Uh, oh, okay, sige po, sige po. Sige. Taod-taod lang tabi ano? Taod-taod lang po tabi. Okay. Ah, sige po. Alright. 0910-7878490. Good morning po sa Nation Family sa Zone 1. Good AM. Greet naman po kay uh, uh, Ren Vivien dito sa Zone 1. Condolence po sa pamilya Espela, San Barangay, Tarumata sa pagkamatay po ni late ex-kapitan Espela. Opo, condolence tabi po sa, sa Indo. Alright. Sige. Base ko na... Aha. Uh-huh. Ay, o oh, sige, sige. O, oh, paano sabi ni Sir Popoy, mapakari daw sinda. Pero next time na lang kunutabi. Ano? Ah, okay. Sige, sige. Sir, pakibati o pakigreet naman po kay Rona Albao Mando. Ay, tama na. Okay na yun eh. Happy birthday. Happy birthday sa March 9. Okay? Okay? Sige, uh, ano, maapudan ta na si ano, an sa DTI ta o an sa ano? Ay, amo ha. Pwede man siguro digdi. Kundi yan, dahi tapan oram ka ng, aw, aw, ako, mo. Oh, sige. Oh, sige. Sige. Pakigreet man tabi kay Kambal na sige ang ramok. Ay, oh sige po. Good morning kay Kambal. Okay. Apo danta si Apo danta po mga tugang si Mr. Inguwaon niya atong makaulay si Mr. Benny Timbas, no? Kan uh, Bureau of Agricultural Statistics, SM. Gari, <laughs> napapagal kami digdi. Ha? Ah? Yeah, di po ang cellphone, ang number ni ano, ni SM. Chris, uh, Erwin. Hindi kita maapon. Amo po. Good morning, partner. Hi, nan telep, an, ano mo, an microphone. Makigreet anay daw tabi, partner. Hi na ba yan? ang kunyan mo, yadeo. Ayan, si partner Angeline Hilana kan public line, ano, kada Miyerkules, alas 10 ng pagkaaga, magrit anay sa tuya. Tara mo na mata pa lang ini. <laughs> okay. Aha. Uh-huh. Okay, sandali lang, pakigreet man tabi kay Manay Bigit Guetan, ng happy birthday. Sige po, happy birthday Manay Bigit, ano? Ay, sarado ang loto. Ay, sarado na. Tapano, anong oras na o? Oh? 11.30. Sige lang, okay lang. Pakitouch man an issue about graduation sa State College. Oh, may nag-text sa tuya. Ah, uh, pag aadalan tapan issue? Ano? Pakitouch man sa issue about graduation sa State College. Bulan kay medyo sobrahon ang arambagan. Oh. Actually, may topic ito sa Oho, oho, oho. Sige, at uh, makuha pa po kami ng mga data kay ni, ha? About sa mga arambagan tabi. Taaram po nindo, bulan ni Marso tabi partner, graduation, ha? Um, aha. Iyo po, tabi ano? Um, okay, sandali lang. Okay. Si Mr. Timbas, nasa ibong na linya. Okay. Okay. Okay na. Okay. Okay, nasa linya na po si Mr. Timbas. Sandali lang. Ah, okay, sandali lang. Okay. Hello, sir. Good morning. Ah, ah, sandali lang ha, sir. Sandali lang po. Sandali lang. Ta Ah, okay. Sir, good morning po. Mr. Uh, ah, Timbas, uh, live po kita digdi sa 1FM Bulan. Um, uh, okay, good morning, sir. Good morning. Apo, si Jude Ika po ini, kan uh, DCRS and 1FM Bulan. Now, sir, makibalita po kami Ta ngunyan sa mga merkado po niya to, sige ang taraasan po kan mga commodities po niya to. Sa ahensya po nindo, ano po ang mga na-identify na po tabi nindo na mga commodities po ngunya na nagtataraas po? Uh, ano po, ano po? Ah, Aha. Hello? Hello? Sandali lang, day pa po, naka-on the air. Hello, sir? Yan. Day pa. Ang mga commodities lang po naman na nagpunta sa ah, Tutugan Public Market kagaya na bigas. Aha. Uh, tapos ang um, cooking oil. Cooking oil? Ha? Ah. Cooking oil po tabi. Uh, ang cooking oil natin ay ang isang chupa ay nasa 23 to 24 pesos. Aha. Ang isang, ang isang bat ang per bottle. Aha, 23 sagkod 24 pesos ang kada bote. Ah, ang kada bote. Anong mga brand po tabi ini, sir? Ha? Anong mga brand po tabi kan cooking oil po niya to? Ay, shortage, shortage po raw ang supply nila eh. Aha. Kasi sa Guinness po sila, ah, dati kasi ang presyo niyan per, ano, per container, 850. Aha. Ngayon, ah, ang bigay na nila, 850 yun, 15 kilos. Mm. Ayan, ang bigay nila ay 1,040 na hanggang 1,090. Mm. Kaya ang mga retailers po rito sa Sorsogon Public Market, nagsaat din po sila ng presyo sa retail price. Opo. Ang asukar po niya tungon unyan Tabi, ah, sir. Ah, kumusta po ang presyo po niya tungon unyan? Ah, ang presyo po natin ganyan. Opo. Ah, dito po sa Bigas, well meld, uh, ah, 30 to 31 pesos per kilo. Aha. Ang special variety po to, ang ordinary naman ay 29 to uh, ah, 28 to 29 pesos per kilo. Opo. Tapos ang premium nila ay 32 to 33 pesos per kilo. Aha. Sa palay naman, uh, yung guide ang presyo po ng ano ng traders at saka yung middleman ay 12.50 to 13 pesos per kilo. Aha. At akong ani po, nag-aani na niyan sa gubat, ang presyo po ng bagong aning palay ay 11.50 to 12 pesos per kilo. Aha. Ah, sa sugar po, Opo. ang puting, ang puting asukal, may 35 po sa doon sa Robertson, tapos dito sa palengke, 38 pesos per kilo. 38 pesos tabi, sir. Ah, Unrefined sugar. Unrefined sugar po to. Opo. Unbrown po. 35 to 38 pesos per kilo. Opo. At brown, 26 to 28 pesos per kilo. Opo. Ang wax naman ay 31 to 33 pesos per kilo. Opo. Over. At sa ah, itlog, per piece po ang presyo namin na nakuliktad niya sa Circle One Target Opo. Pero ang pero ang bunay tabi sir nag nagtaas man. Ay, hindi po nagtaas ang bunay. Ah, steady po ang presyo nito. Sa- Okay. sa- ah, How about po sa dressed chicken? ang native chicken, hindi rin po nagtaas. Kasi Okay. ang, ang presyo nila dyan ay 110 to 115 pesos per kilo. Ang buo, oh, yan ang buo. Pero ang, pork, ang chicken cuts ay umabot ng 120 to 130 pesos per kilo. Depende ho sa sa pa- sa cuts. Opo. Sir, may mga balita po kami na ang karning baboy at karning manok magtataas tabi. Ah, yun po ang forecast nila dahil medyo nalusian ah, na dadala po sa karne ng mga ng orek dahil tumaas na po ang karne ng ng baboy po eh. Opo. Ang presyo po ng karne ng baboy niyan ay mula sa pure meat hanggang yun po ay yung sige ay 160 pesos per kilo. Mm. Ang buto naman ay yung pata, kilya, tapos mm. ulo. 120 pesos per kilo. Apo. Ang sa ano sa karne ng baka, ang lumo, ang party lumo ay 190 to 210 pesos per kilo. Aha. Ang kapatira naman, yung beef ram, Apo. 170 to 180 pesos per kilo. Apo. At ang square ribs, yung may buto, may katamang buto na at saralaman, 160 pesos per kilo. Ah. Apo, sir, ano po ang mga rasones po niya to? Nga tata, halos rusimana nagtataas po ang mga mga pinagmensionar po niya tong mga commodities. Ano po, ano po? Ano po ang mga rason po, tabi, sir? Nga tata, sige po ang pagtaas kan mga presyo, tabi. Ay, short po ang supply nga, shortage po ang supply nasa live weight. Ayun, shortage ang supply. Apo, kasi po ang mga backyard po, hindi po nag, karamihan po, hindi po nag-alaga ng baboy kasi mataas po ang feeds eh. Apo. At saka ang dati pong presyo noon ay mababa. Apo. Ngayon, ngayon hindi po sila nag, ah, nag-alaga ng mga kana sa backyard. Apo. Kaya po nag-shortage po ang supply natin. Apo. Sige sir, marami pong salamat sir. Ah, sige po. Apo, alright. Thank you. Mga tugang, si uh, ah, Mr. Uh, ah, Benny Timbas, an uh, statistician kan Bureau of Agricultural Statistics, digdi po sa probinsya nin Sursogon. Okay. Nagtaas po ang cooking oil po niya to, ulana, mantika, no? And as of February 28, ang presyo po kay ni, ang sarong botelya, 18.50 to 19 pesos. Kahapon po, ang presyo po kay ni, 23 sagod 24 pesos, no? Arog po kayang tabi ang pagtaas kan lana po niya to. Ha? Sa officer dito sa probinsya. Sa, sa Sorsogon. Mm. Ayon, may actual report kita tadaod kay Chris Gopela. Mm. Transportation. Okay. Bueno, um, Basta ang kumpirmado ngunyan tabi, mga kababayan, nagtaraasan talaga ang sa tuyang mga presyo. Mantika, bugas, no? Uh, sugar, no? Nagtaas po ang sugar. May mga balita po kita sa karne na baboy ng manok, mataas, no? Tapos, uh, sa iba patabing mga produkto, no? May actual report kita mismo sa Relance, si Chris Gopela, no? kuhaan ta daw ni na report mismo sa na pinakahuring uh, ah, presyo tabi diyan sa laog kan merkado publiko niya to. Good, af- good morning tabi Chris. Sandali lang, taday ka naglalaog. Hmm. Aha. Sandali lang po, taday naglalaog si Chris. Okay na? Yes, Chris. Alright, uh, ah, maray na aldaw sa imo, Jude, since ko yung mga pahinanyog. Apo. Para sa ngunyan na aldaw, uh, ah, yunin mga presyo ng mga baraklon sa loob kan uh, merkado publiko. Apo. Uh, Jude, uh, kanina nga ni, uh, may mga nakaulig kitang mga tindera kan mga sira dyan sa Relance. Apo. Na kung saan nga ni, napag-araman ta, na kat, sa kadahilan nga ni na sinina pag-uran-uran, uh, diyo daw ang nag, uh, diyo daan nagpalawod, uh, nga ni, uh, mga kain ng mga is tangira o isda. Aha. Kaya ang lingon yan, medyo alam kawan sa kanila mga presyo. Pareho baga bagakan ka na sina 140 ang saro na kilo. Aha. Ang buraw, uh, Jude, 120 man ang kilo. Mm. Ang uh, pinusta na bangkulis, uh, ah, sanggatos man ang kilo. Aha. Ang uh, chiburlet, 15 ang atado. Sibubo, gutsinta ang kilo. Mm. Sa nakaulitan ng mga tindera, Jude, uh, sa ngunyan medyo dahil sa mandaan sa kanyang kita. Pero dahil minda aram kung magpalagos pa yung uh, paguran-uran, Kay aram do nga pagmura na uh, medyo diyo ang dakop sa satuyang uh, mga para lawod. Mm. Sa digdi June an uh, Jude an nakuha tang uh, preso kanla na nga ni 27 ang saro na bote. 17 ang saro na bote. 27 ah, tabi. Ah, 27, sorry. 27. Oh, sorry to that. Ay, sus, grabe talaga, Chris. Sabi ba gano'n, 23 daw. Dahil na kita maapretos kisira. Tao, 27 <laughs> ha. Ang sarong bote. Ay, ordinary yan, Tabi Chris. Ordinary na... Uh, ah, ordinary lang yun, Jude. Halimbaga ah, sa kopra na amo. lana. Amo. Okay. So, cooking oil. Tapos? Uh, asukar, 27 ang saraw na kilo. 27 man? Ibagang Nescafe, 50 grams, 36 and kilo. Aha. Uh-huh. And uh, 25 grams, 17.50 and uh, saraw man na uh, sachet. Mm-hmm. And uh, An uh, ah, bear brand pareho bagisan 80 grams, 23 ang saro na pidaso. Aha. An mga canned goods pareho baga kan sardinas, ilibaga na tabing uh, pambansang uh, ulam na San Pinoy. Aha. An uh, Youngstown 1050 ang saro na lata. Aha. Ligo 1050 man, asin ang mega and gold cup, at cheese ang saro. Sa karni Jude, uh, wala pa man pagbabago ang presyo. Apo. Ang saro na kilo, 160 pa man giraray. Ang manok, sinto ba timan, day pa man nagtaas. Uh-huh. Ang baka, iguan ngayon kibaka digdi sa tuyang uh, ah, merkado publiko, nagkakantidad man ki 200 pesos. Asin man digdi uh, sa bunay, kung sa inura man bago ang presyo, ang saro na 3, sa small na bunay, 100 man giraray ang sayo na 3, ang medium 112, large 118, X, XL or extra large 124, Sambo 130. As in mandigdi sa mga dried goods or ibang uh, ah, bigabot ng mga puga. Apo. Kaya Bulacan Alubaybay, 25 and sayo, uh, and 1 fourth. Uh -huh. Iliw, 23 and 1 fourth. Opo. Sapsap, 30 and 1 fourth. Bisang na uh, Ulong, 35 and 1 fourth. Antihaw. Oh, sandali, sandali. Mm-hmm. Ah, Chris. Chris. May monitor si Chris? Wala. Sandali lang to may nag uh, may nag uh, sisingit ano? Aha. Ah, oh, iyo, talagang may nagja jump Okay. Go. Thank Aha. How about tabi an NFA rights? Dahil mabati, dahil maklarado ang ano. Ah, uh, garit sandali lang. Garit naman ang diferensya ha? Ah, okay. Sige, go. Sandali, taayusin ta ha. Ano? Sa kanina, mas sa Direct clear. Okay, sige. Oh, sige, go. Oh, sige. Minsan, ah. sa mga tao ng sa publiko. Sana na nakita ang tigdalawas kang NFA nga bagas kaninda. Aha. At kuldaan na tawuan pwede kayong makinabang. Aha. Dakulman ah, na pobre ang ah, pwede matawan kay Niki uh, ah, Danon. Aha. Ngayon na nakuha tayong impormasyon na sa Merkado Publiko, Jude. Okay, uh, Chris, Chris, Uh, ulit unta itong sa bagas, pira na ang pinaka ah, mahal mo niya na bagas? 30, Jud. 30, 31. 30, 30 yun. oh. Pinakahaba ba tabing ah, apera ah, sa Rene Ferrais? Nasa 26, 27, Jud. Ay, Diyos ko, grabe talaga. Ama kong Diyos, grabe na ni. Okay, sige Chris. Tuya na nawa ang impormasyon na halidigdi sa merkado publiko. Ang baretang inatod mo sa tuyakan Boys Hair Salon dyan sa may Zone 8 sa pagsadiri mo ni uh, Miss uh, Poise uh, Haling. Para sa Arangkada Bulan, uh, balik magrari sa Jude. Okay, maraming salamat. Uh, Chris Gapela sa market uh, watch niya to John Salog Canrilance. Grabe na talaga so oo sa paglangkaw po niya to ano kan mga commodities niya to diyan sa Relance ha puon sa bagas ha sagod sa mga mantika sagkod sa mga asukar, ha? mala ta pati ang chicken, pati ang baboy, tamay anunsyo na kuno kay SM. Oh. Oh, mataraasa naman kuno tabi. Halos sur no? Halos sur tabi nagtataas, no? Nagkakaiguanin movements ang presyo to sa merkado publiko, no? Okay. Sandali lang ta kinokontak niya mo si, uh, ay okay, habang, uh, okay, sandali, patapusan ta anay siguro, ta kinokontak niya to si uh, Ma'am Evelyn Pagyo, ka na provincial o ining Department of Trade and Industry sa probinsya ni Sursogon. Digdi tabi sa sa tuyang probinsya, no? Uh, apo, sandali lang ta... Aha. Uh-huh. May copy na kita duman na uh, breakdown, tabi partner Angeline. Aha. Apo, si uh, Ma'am Evelyn Pagyo tabi. Uh, sandali lang, ta kuwaon tanay ana. Uh, okay. Hello ma'am, good morning po. Si Jude po ini. Hain ka po ma'am. Ay amo po, pasensya na tabi ta kunyan nakiapod baya kami sa imo. All right, ma'am, kumusta po tabi ana? monitoring po niya to sa, sa tuya pong mga produkto, mga commodities po niya to. Sa Padagos po tabi nindong pagsubaybay kan mga presyo po niya to sa mga merkado po niya to. Thank you, Jude. Kasi ano nito na parang mga kami program ng Consumer Protection and Price Stabilization. So, Padagos yung sumayang tagulang sa presyo kan mga merkado na, na, na, na, na, na, na, na, na, number one degree card yun na ginamit sa mga nagkakaw yung arena. Arena? Yung arena, ang ginagamit ng mga pandesal, mga tinapay. Uh, not so much effect naman sa mga noodles like spaghetti pero ang nakula kayo na effect sa pandesal at sa slice bread. Oo. Kasi ano eh, um, ang presyo pa inikan, ano, sa nakaaging bulan, Opo. nasa 800 Ah, uh, 100 din. Opo. Ayan. 800 lang sa mga grocery, supermarket. Apo? Tapos mo na naging 863 na. Apo? Sa supermarket. So, yan ang ano. Actually, six, uh, a year ago, 600 lang yan. Apo? Ma'am, ang gusto sabihin po, is that means na kung magtaas po ining presyo po kan, arena po niya to, mataraas man po ining ah, ah. uh, ah, mga pandesal po niya to ng kakaon sa aral daw? Ah, kasi hindi naglakaw, pero sa experience, sa observation na sa mga nakaaging mga bulan, Opo. Ano, dahil nga sila nagpalangkan, anagad, binubaan ang, ang timbang mm. ng bandisan. Opo. Dinagdagan, dinagdagan na lang siguro na yan kay kung mga, mga, mga liganura, kung ano kung mga nalakuan, napandagdag para medyo uh, ah, bumurda ko na yan, pero yun ang yun ang presyon. Opo. Pero ito sa ganyan, pag makita yung mga kandisar na 40 grams, pero di pa bata na ano ba yung 5. Mm. So, sarabit na mga, na, mga bakery sa mga barangay, gusto man yung 5, puro sabay-sabay na sana, mga 20 grams sana ang timbang. Hmm. Ang sardinas po nato, ma'am, may movements po kita sa presyo? Kung yun nga, di ko sabi baga, nagmati ako sa HRA. Opo. Sa maaga, kasi ang sumoyang undersecretary Maglaya, nag-announce talagang uh, ah, ng Bataan ah, sa Manila, uh, even sa Kamal Rizal. Pero sa monitoring mission Subo, which is the main source of our retainers in other municipalities, dahil maenlay lang kayo. Opo. So, pa, kung baga, tigpahiling ko baga sa mo na, here, do, nagarong brand niya na, 10 pesos. Opo. Ganyan, bigdi sa ano, 20,000 tapos ang mga anilang kayo. Opo. Dito sa iyo, ako. Mm. Siyempre, sa mga, sa mga tindahan na nakapit kami, medyo umintahan man gihapon ng presyo kasi dumagsira ko ko sa dalagwa at tindahan. Mm. So, siyempre, napatubo man sila. Pero ang tubo nila, ng 5 centimas lang. Mm. So, dahil masyado ano, pero hindi ang masyadong brand kita rin gatas dahil ang talagang terminaghan ang tao ang presyo kasi ini, kumbaga may may pamahala na talaga ini, na ini na ano, na, na, na company. Opo. So, siguro alam mo naman yung anong klaseng, ano, anong brand yan, batas, kape. Opo. So, yan, ano, kasi for the information of your listeners, ang pagkula sa silinda, naroon lang kadali. Ngayon, tama na noon, nataarap ang brand. Although may mga brand na yung ano sure. But this one is talaga ang mga sikat ini nga brand. Opo. Pero magkapakuna tayo ka, kasi na yung ano, ano, ang mga packaging materials, locally made yan. So, we import the packaging materials of these uh, products para magkakam makilala dapat ang skin name ng mga packaging materials na Korean imported. So, what we import siya. So, doon na ipapatong so other expenses kang manufacturer. Opo. Sa mga noodles tabi, ma'am, sa mga tables pala, asang ko yung ikaw sa mga harina apektado mag-unrest kan sa kuya mga noodles. Pero if you may bining mga na instant baga na busan sa lasi tubig Opo. na mga noodles, mga noodles, pag 75 man yung record ang presyo, ay ibig kong sabihin is this is the prevailing price. Mm. Although, halimbawa ay taraba dyan, pag 75, siguro ba nagpubakal ka, man, ayan, 6 pesos. Kasi mm. yan, man ang, ang source. Mm. Okay, ma'am. Kaya, so, mm-hmm wala man kita, wala man ako din monitorin sa mga, like, mga spaghetti, mga ah. pang, pang salad, eh, kasi ini an ang pamuyang ano uh, ah, format, national, national format. Uh, Ma'am, how about sa mga construction materials po niya to? Tamo niya, nakapo ang presyo ka sa tuyang simento na type 1P at saka P. Yung type 1P, nandito ang kapasahon niya na Portland, pero for the information of the listeners, ang palatandaan kaining uh, ah, type 1P, pulong yun ang respect ang sako. Ang ah, prevailing price anyone niya, nasa type 195, yun, 190. Hmm. Ang 195 pala, I mean, yung, yung apo, pero kita ko na yung apo, pero yung ngayon na manufactured yun sa Kamaligan Bay, 190 kaya ang prevailing price hmm. sa mga hardware. Ang type P naman, yung pusulan, uh Pero din din naman sa, ano, sa kabilya, talagang naglangkaw ini. Ang kabilya, ma'am? Oo, oo atakan. Ang 8mm pa mo niyan, 45 pesos na. Dati-dati, mga 2 years or 3 years ago, nasa 30 plus lang ini. Opo. Ang 10mm naman, ang 75 pesos pa na yun. Ang 10mm naman, nasa 145, a year ago, 108 lang dahil ang sarang piraso na 20 mm. feet, oo. Tapos yung dududa ko lang, ang 12 mm, 200 kaya na dati 185 in eh, a year ago. Mm. So, niduda ko lang pa, 16 mm, nasa 370 na. May saralit ka ini na si Exton hindi naman ito gagamit sa reinforcement nasa 45 pesos. Opo. Ma'am, ano po ang mga reasons behind? Nga tapos ta, ah, may mga movements kita ngunyan sa presyo. Yung nakita, kasi sa diyon ka pang nagbaba ang dollar versus the peso, gabos po ang raw materials kainin imported. Import. So, import bakal. O, yung bakal yung kakulao na bilit, tutunang iyan, tapos kinigibog na kayo na, ay ginigibong kabilyakan uh, ah, mga manufacturer sa kanila. Mm. So, siyempre, added cost, kasi kung minsan, uh, kulang kita ng supply kasi may may mga countries na nag-import ng kainin. Mm. So, kumbaga, kung kita ma-import for tanks, mm. rather than doon sa ibang country na medyo mayaman, cash di bakal. So, ang, ang seller, tumanawag bakal sa cash. Opo. So, yun ang nagiging rason. Uh, Ma'am, ano ang gigibo po kang DTI Kuning kaso po, may mga katugangan kitang mga negosyante na nag-aabuso po o nagkakagwa po ng overprice sa senda pong mga commodities. Ano, pag sinabi ka kasing overpriced, mm. hindi ba actually overpriced but exorbitantly high uh-huh. ang tawag versus the prevailing. Uh-huh. So may mga, kita, ano, kita po naman talaga sinda, kung nataarog gani ang, ang ang presyo niya, so we, we issue them a cost. Mm. Uh, ah, matatawag ano sila show cause order. So we hold them and explain your dito sa document. Tanganing ma-explain mo sa mo, justify mo sa mo niya kung ang kanya ang presyo. Kasi ay mo talaga, kumbaga talagang gusto mo na magpalangkaw na hindi man dapat. So our consumer should have a basis for, for uh, kumbaga, choice. Magkakandas na kung saan kami pwede makabakal. Laro pwedeng produkto. But be sure na na quality yan. May mga markings siya na sa construction material. So, sa mga nakaging mga bulan, last year, naglibot kami, nagkanda kami kay, kay seminar sa mga hardware store owners para maraman nila kung ano ba ang palatandaan ng mga standard products, may standard markings. And then, Itawan niya na ng mga materials, yung mga ano doon, drawing, kung ano ang dapat mahanapon doon sa produkto. Para hindi siya, other than overpriced, but that is important din yung dati, pag abot sa construction materials, is the standard markings. Masyado ba ba yan sa Bureau Product Standards or yan ba ay pinanusot lang. Opo. So, may mga, may mga markings po talaga na pighanap o pigiling sa produkto. Opo, ma'am. Kung may mga kababayan po niya to digdi sa bulan, as in sa segundo distrito na gusto pong magpaabot sa indo ng mga reklamo o mga uh, ah, Bobo ah. Engineers. Ano po ang contact number na pwede po niya mong maapudan po sa opisina po tabi nindo? Kung, kung sa nandiyan, kasi ako lang ba ikaw silang dito eh. Ang number is 211 211 14 1475 75 Opo. Or 421 Ano po? 421 421 421 5553 5553. kung may mga paabot po kami sa Indo na gusto po niya mo na uh, matawan po ni na uh, paabot o action po, uh, maapod lang po kami digdi. At saka sa tarupay ko kami dyan sa public market ng consumer welfare officer. Designated yan kang LGU, si Mr. Penos. Sa bulan po? Uh, sa bulan public market dyan sa may GSO. Uh -huh. Kung maras Mr. Penos, pwede si Jasita, si Nintis Murata. Opo. Uh, yeah, para ma anuhan, ma-document mo yung complaint and then kung beyond the, ano, their, their capability or concern, pwede yan i, ano, ipadara sa muya kung ano ba ang concern sa bulong. Pwede yan i-forward sa Bureau for the Drug Resource Apo, opo. Sige ma'am, marami pong salamat and kuhaan mo ikaw ni na mensahe Ngunya na pagkaaga sa mga paradangog po niya to digdi sa bulan, as asin digdi sa segundo distrito kan probinsya. Go ahead, ma'am. Ah, yung una-una po na mensahe, mensahe ko, hindi bang gabos ano, para pakiusap naman sa mga may tindahan, dahil man natin hindi pag-aprobitsaran ang sitwasyon mo niyan, at sir na grabe ang kalamidad na nag-adi sa tuya, ang sakit ng kwarta, dahil eh, naman hindi dapat aprobitsaran sa tuya mga consumers, kasi ang mambo ng consumer, uh, ah, kung baga sa English, na nagluto, others what you like others do unto you. So kung ano man ang na, na sasasra ninda, masasasra man nindo. So tama na, mag, mag-negosyo kita pero although first and foremost is the profit, but uh, we need to have, uh, we, have, we need to serve the people quality products mm. na hindi man dapat uh, natin ibuhon kasi yun ang aming iba, if I may speak, kung binigo mo yan ng maraot sa kapwa mo, uh, you are answerable naman sa taas. Ikalawa, mm. doon naman sa mga consumers, dahil po kita basta-basta mag, uh, ah, magbakamil po basta na, eh, dahil ikaw sigurado. If eh, ever, pwede kang mag-inquire sa mayang office para maaraman nila kung ano ang, ang dapat na itong tandaan, ang dapat mahiling sa mga produkto na ano, sa construction materials. Mm. At saka naman naman po sa ano talaga talaga nagsasuffer kita rin pagkukulang sa agriculture products. So, siguro maski sabihin pa pa late na, mas marais po kita baka minsan-minsan magtanong na lang kita yung mga produkto na later na papakinabangan pa rather na magparabatan kita. And then, another duman po hindi manggilala ng public market, please yung simbahan ng bayan na properly calibrated. Mm. Kung may nakagamit man dyan si ang paagi is kung pumpok, siguro doon kang consumer na wala ito yung padding sa room. Mm dito ah, kasi maluwag sa Garida Kulon siya pero hindi man. Okay. So, attention naman sa mga sa DSO, sa may salintan, pagdahilingan sa mga tindahan kung tama pa. And then, kadaktaman dyan sa sarilan singani, may mga tindahan dyan talagang dahil at kakakiprestan. Opo. Kasi po, pagkabisita, surprise. So, wala pa talaga, ma'am. May, may price tag. May price tag. Oo. Mas kikilati ka mo dyan na sa basta may price tag. Opo. O bahala ka kung gusto mo 1 million ang kantidad, basta <laughs> may price tag. Opo. <laughs> okay. Sige ma'am, maraming uh, salamat ma'am. Oo, oh, just ma'am, upo sa mga taga-bulan. Opo, thank you ma'am. Thank you ma'am. Opo, si Madam Evelyn Pagyo po, mga tugang, kan Department of Trade and Industry, uh, head kan Business Regulation and Consumer Welfare uh, Office, ano? Kan Department of Trade and Industry sa probinsya Tabi, Nin Sursogon. Maraming salamat kay uh, Ma'am Evelyn Pagyo. No? So, may nagtaupo siya ng contact number in kaso Tabi na may mga may inapol kitang mga may pang-aabuso, ano ha, sa punto po kan sa tuyang mga tugang na mga negosyante, ha, kumbaga itong uh, sabi kay ito layman overpriced kundi tuminaas lang sa prevailing price, no? Pwede po kamong mag apod sa 211 1475, digital po ini, eh, o kaya sa 4215553 5553 Bayan tel po tabi ini. Pwede po kamo duman, ah, sigun po ini kay ah, Madam Evelyn Pagyo, magpaabot kan sa tabing mga concern or dyan po sa uh, opisina po niya to dyan sa Laogkan Merkado Publiko, ah, karamanay si tay para ma-document tabi, ano? Alright. Sige. Okay. Oras po niya to, eksaktong alas 12 na ng pagkaudto. Okay. Pakiriparo man san data uh, about graduation fee san State College kay halataon an overpricing for the benefit of the parents para may kukwestiyonon sila sa meeting sa lunes, 9 a.m. Ah, may meeting pa lang sa lunes. Igwan na kami digdin in breakdown, ano? Igwan na kami in breakdown digdi Tabi? Yes, yes. Oo, sige, sige. Good morning, Tabi partner. Good morning, uh, good morning sa mga listeners nato. Uh, ah, thank you, Tabi, sa next text Uh, ah, actually, kahapon, nakakuha na ako sin, ano, sin copy sa breakdown of graduation Aha. contribution doon yan po sa SSC. Na, mm. Kanina, uh, inkonsulta man namo ini ni uh, Sir Noel Hernale, ano, nagkaroon kami sin parang in-identify namo saro-saro tapos parang in-examine man namo and totoo man talaga Jude na mm. may naobserbaran man kami na ano na medyo Paul man didi eh. kay uh, may ha- halata ano halata na an mga nagkapira didi na expenses ano halangkaw talaga. Mm-hmm. Mm. Pwede ta ma-breakdown tabi yan para sa kapakinabangan kan sa tuyang mga uh, magurang ano, na may aki po diyan na nagpapa-eskwela sa Sorsogon State College, Noel. mm Roger, uh, ah, tama yan. Uh, Jude, dahil sa naka-list din yan, mga nagka din ng mga items na uh, pinagadala naman ni kanina ni Angeline Apo. na halos may mga nagka din ng mga mga items na talagang pinag uh, hiling na mo na medyo sobra, medyo mm. sobra man ang pagkabutang didi eh, as in uh, out pa na kaman sa map, uh, uh, lunes siguro. Lunes, lunes may, may meeting sinda. meeting. Mm. So, maut na mo na malinawan ini. Dahil sa sa ka dipisilan mo kasan buhay sa niyan, lalo, lalo na sa mga estudyante sa part sa, sa mga estudyante. Mm-hmm. Dahil sa kung kung mahiling nato didi na talagang didipisilan ng mga estudyante. Mm-hmm. So, kung magirom naman niya ito siguro Jude, sa mga nakaginap ma, ng mga taon, mm-hmm. nagpaluwas yung direktibaan ah, na uh, uh, uh, sa edukasyon. Oh, Department of Education. Ano oh, yan? sa, sa college po yan? Sa high school? College. College. Dito ah, ah, sa kunini. Uh, Now, uh, sakop yan sa Commission on Higher Education. Oh, oh. sakop ini. Mm. So, nagpalas ka sa tuwa, June, kundi ako sala, na na limitaran o bawasan ng mga gastos, partikular sa graduation ceremony sa uh -huh. mga estudyante. Pero lalo na sa din, public school. Lalong-lalo na, mm. nila sa un, un state college, saro ini na public school. Mm. So nahiling nato diri na kun irog sini ka an magiging contribution magiging uh, ah, uh, ah, ka an ambag sa mga estudyante. Siguro madidipis sila na baka contribute ang kada estudyante sini mm-hmm. sa pagabot sa graduation. Oho. So, ah, sandali lang ha, ta, kita untaan number ni Dr. Puente, siya ang presidente kan Sorsogon State College. Hagadan tanim pagpaliwanag kan mga bagay na. Pero may breakdown kita din, Noel. Base oh, kung may diretso ta. Mm. Kasi oh, pa rin malini. Actually, uh, ah, Jude, ang nahiling na, ang nahiling mo din ni Angeline, ini baga na pag-arkila ang rental, uh, sound system rental and others uh-huh. na uh, nakabutang din na naabutin ni sa total na 7,750. 7,000? 7,750. Kaiba na din ni na uh, standby generator. Basta magsabi-tabi kasamang Noel na may barayli man pakatapos, mag-araga yan naka-standby na sound system. <laughs> Pero, Pero aram mo, an, an regular talaga na FISA sound system, ang aram ko ha, mag-araga na yan, may kaiba na pabaylin na banggi Roger, ah. Mga mas sobra lang dusmail, kundi kita nasasala. Actually, sikundi di sa ano, sikundi di sa breakdown na natin out didi, eh. uh, ah, igwa ini sina parangal and graduation with ball and standby ah, generator. Ah, mm. So, sa standby generator, kung naka, nakabutang dili, na, nasa 5,500. Mantang ang gasoline for generator during practice or sa program, Higuain din nagkapunta rin sa 2,250. So, uh, an anhiling na mo din ni Angeline dahil lang sa kung kung maano kasi sa na okasyon, mm. maarkila kasi sa na sound system o sa na ano, sa na uh, o yun nga sound system. Kaibahan na didi ang lights and uh, bulbs and wiring for lighting. Opo, ta package na, na yan. So, naling mm. na mo didi, pinag-separate ini. Separado ini. Mm-hmm iba ang iba ang presyo. Basta ibang iba lightings ano. ninda. So ito talagang grabe ang ah, ano, <laughs> grabe talaga ang liwanag. ha? Ha? Opo, kaupod na yan eh. Oh, Package na yan oh, eh. Ano na mo ka talaga, pag nag-arkila ka sa sound system, kaiba na ini na light, light Amo. ano. Pero ang sabi ko nga ni SM, Noel, baga, ah, base kung an makusugo na liwanag ang gusto nindang ibugtak dyan. <laughs> So talagang mahiling na ang oh, kanyan. Sige. Pero dahil ko, mas kap, capable na no saro na sound system sa, ah, saro na ano saro na nagpaparkila sin na ah, sound mm. na mag-accommodate sini eh. then iko iko ikaw din sa bulan sin mga nagkapira ng mga pagsadiri sin ano sin mga sound system na uh, kaya ni Ray ano kaya, kaya ni Ray ano sa mga na okasyon mm. na tagan sin tagan sin na tagan sin na kuan tabi ni uh, facilities so nalingan mo din na siniperate ini linain ini dahil pa Igpapalili sa naka, i, ano pa sa mga estudyante, halos umabot pa ini sa 4,500. Mm. Bulbs and wiring for lightings. Mm. So, separado ini sa ano, arkilasan sound system. Oh, supposed to be kanina, kaupo din sa ano, kaupo din sa pagkarkilasan sa sound, system. sound system. So my question talaga nga tata sinariway si Wai. Iyo nga ni, iyo nga ni. Oho. So igwa pa didi, igwa pa didi, ini na brass sa paggamit mo sa pintura. Aho. Uminabot ini sa 1,450. Brass, ha? Brass. Brass lang. Uh-huh. So, pinagkumpita mo ni Angeline. Kasi dakulo na brass. <laughs> <laughs> dakulo na na brass. Inassume na mo na, mm. ang saro ngayon na brush is nasa 55. Aha. 55 pesos. Aha. So, sa 1,450, mm. <clears throat> i-divide mo dito sa 50 55 pesos, mm. nagluluwas na 25 pieces na brush ang kaipuhan nila. Aha. Uh-huh. So, di ba, kadaghan man sa napipinturahan. O, oh, baka buong compound kan so sa state college. lang, actually pa no. Sa stage lang. Oh, uh, categorized baga siya, ah, stage and hall presentation, program invitation, mm. sound system rental and others. Categorized. So, ano, maimod mo talaga na insasayo-sayo nira and yet uh, didi sa didi lang sa brush sa stage uh, and hall preparation ano. Mm. Obvious na na Sobra-sobra. Aho. Oo. Okay, sige. Okay, may nakapira pa din Jude. Inibaga na uh, ah, 30 pieces styrofoam. Hmm. So, nag-amunta rin eh sa 4,500. Ano hon daw yan, tabi? So, pinag... Uh, ano ka na competition mo sa inyan? Ah, gag... uh, mm. ini na sa uh, one hole na... Ibutang nato sa one hole. Oo. Uh-uh. 81. 81. Uh-huh. So, Tapos, 400 may 4,500 inintiro, ano? Mm. Okay. Madali lang yun. <laughs> okay, sige. Ta habang in the breakdown okay, nato yan. Uh, Sarap-sarap palugod ah, na yun. Mas mayat, oo. Itemize na to. Mm. Sa stage and hall preparation, nakamutan ni 15 pieces and plywood. Mm-hmm. Uh, ini sa 6,000. Mm-hmm. 6,000. Sumantang uh, sa assorted common wire nails, ibig na ano na uh, panghigot ito ini na pidaso, ang total sing nasa nasa 350 mm. 350 mm. mantang an uh, ah, sa kukulamber nagagamiton 10 pesos ini na 2 by 2 by 16 apo uh, a 40 siguro si nasa Rudyod a 40 mm. so nasa 400 plus 400 plus mantang an uh, ah, napulo man na pidaso sa 2 by 3 by 16 kukulamber man ini mm. uh, 50 pesos ang kada sa ini mm. uh, gamutan ini sa 500 500. Mm-hmm. And 10 pieces mas ang 2 by 4 by 16 kukulaber ka po si ni Jude mm. na 60 pesos ang kada saro sini na nasabit na kahoy. Mm. Nasa 600 plus uh, ah, na kantidad sini sa 10 pieces. Mm. Mantang uh, ah, 500 pieces chairs o rental uh, nasa 5 pesos uh, 5 pesos ini 5 pesos. 5 pesos ang kada saro na kada saro na inkudan. Mm Uminabot ini sin 2,500. Mm-hmm. 2,500. So, wala kita question didi. Eh. Ede, yan din nga didi sa, dyan sa, ano, sa bulbs and wiring for lightings na uminabot mm. sin 4,500 sa supposed to be nga ni kaiban ini sa sound system sound rental. system hmm. so uh, by the okay. way Noel si Sen yan uh, na campus director o si Sen an sa Sorsogon State College um, officer in charge si um, Ma'am Yolda Cielo taga din po ini taga Sorsogon o taga Bulan Okay, sandali lang. Now, gusto ko maraman, pira ang kantidad sa naambagon kan sa na estudyante na mag-graduate mo niyan? Okay, uh, sa total maintenance niya na, na, na ano, contribution, mm. nasa 1,422. 422. Ang kada saro na estudyante saro, na mag-graduate. Oh. 1,000? 1,422. 422. So close to 1,500 gayod. Ano ha? Yeah. Papera na lang. So medyo at sa bulsa. Medyo makulog sa ulo. Oo. Makulog sa bulsa. magurugubat nan makulog-kulog sa, sa, sa payo. Ah, bata crisis na o. Oh. ilinga ba ya o? Oh. Nagtaraasan na sa mga commodities po niya to. Ah, halos surusimana. Ah, tapos, well, Marso, gradu, gra, gradu, ano mga graduation exercises. Ay, iba pa din. Uh, pero sa 1,422 hmm. na contribution na kada saro, pera didi ang tuga rental. Luwas ah. didi ang pagrenta sa tuga. So dinataram kung pira pa sina na gastuson uh-huh. na pag-arkilasan ka na ng tuga. Mm-hmm. So, ang deadline, deadline mm. this coming March 10. Sa lunes? Yan mismo na 10, nakabutang didi. March 10 to Pero may meeting sinda na ang mga parents sa lunes. Tiba ada no, tiba ada ah, sa meeting na yan, dumanan ano, ang deadline at uh, pag, paghatag sa ano sa Amo, dapat ah, talaga na, may ano, may makuhaan kita kay anki official na pagpapaliwanag. Ano yung ha? Kani, kung, kung makontak nato ini si ano, si OIC, actually OIC pa lang ini si ano, Nilda Silo. Opo, sandali lang ta. Tini, uh, taga din daw yan. Dapat matrace ta kung taga bulan, ta pwede tang ma, ma, mapapasyaran sa reporter. Kasi si Dr. Puentes, ang presidente kan sa State College, san mismo nang ang pinaka ano na San Bilog de State College, na-erase ko sa number. So, dahil kita nakakontak kay Dr. Puentes, uh, talagang dapat kay OIC Shelo kita mag... Uh, ah, kasi maghagad uh, yeah. nin pagpapaliwanag. Okay, Or siguro, Noel, kung may mga nagdadangog sa tuya ng mga teacher concern, Iyo. Ha? Oh. Okay. Sa, pwede mo, pwede mo sitwasyon na yan, base kung pwede magpasiring digdi sa tuya mo niyan. Anyway, oh. gwa kita ni halos sa uh, uh, sobra pang uh, 35 minutos ah, o 35 okay. minutos bago kita magsurusiriway. Iyo, iyo. So, pangapudan ta, no? Sa parents kung may nagdadangog mo niyan or sa concerned teacher, no? Base kung makapasiring ka mo digdi, mas magayon kung si Mrs. Cielo, kung taga digdi sa bulan, para, para, para makapaliwanag. Ano hata? Makapaliwanag nila kung natata... Eh, Noel, magubaton anuan, an, ano, grabe man yan. Isipon mga ah, expenses an, uh, ah, umabot sa 100,630. Mm. Jude, ano? Tapos, uh, mm. ah, 233 ah, students ang mm. nag-aarambagan. So, mm. pumapatak, uh, didi sa 100 plus na uh, expenses, ang kada estudyante magbabayad sin 432. And aside from that, iba, may yung pasira sin uh, shared contribution ano didi sa pictorials, sa yearbook, diploma, etc. etc. na umabot si 990. So, overall uh, total <laughs> sa babayadan si sa estudyante is <laughs> grabe 1,422 and separated pa Antoga. ang pag-rent sa Toga. Ay, grabe. Okay. Going back dun sa ano ah, sa uh, ah, breakdowns and expenses ano. Mm. Ini nga ni na bugs and wiring po, uh, ah, for lighting ano mm. na dapat kaupod na dito sa sound system. Sound system. Kasi 'di ba pag nag-grant kita, package deal na 'yon. Intiro-intiro pa-provide na mm. sa uh, uh, mo- mobile, mobile ano 'yon? Ay, sound, sound na. system na ano. Oo. Uh, intiro na facilities Oho. sa Kaipuhan, di ba? And didi nga ni sa styrofoam, ano, 30 pieces ang kaipuhan. Mm. I-assume nato na an, an one wool na styrofoam is nasa 81. Ang nakabutang didi, 4,500. In kwinta ko, nasa 2,400 man lang. 2,430. Oh. Tapos, an Elmer's glue. Magkano ini? 450. 450 ang nakabutang. Mm. Uncolored assorted glitters, nasa 500. Mm. cutter for lettering, nasa 350. Magkano ba ang cutter niyan? Sabihin nato ang pinakadarag ko na na-cutter. Oh, sabihin nato nasa 55 Kadaghan man so na cutter nga gagamit. <laughs> bagaan na, baga na hiling-hiling ko. Imagine ko yun ng mga kaipuhan ninda. Grabe, yun. po sa, sa pintura, sa, sa brush. Sa hall preparation pa lang yun, oh. uh, partner. Tapos yun nga, ang brush. Kadaghan man. <laughs> Grabe. pieces ang gagamiton. Tapos ang paint, enamel, and thinner. At totoo, okay nila mga... 3,000 yun. Nasa 3,000. Oo. Oh. Oh. Sandali lang. Ta, uh, ah, panapunta si Mrs. Shelo kung taga di sa bulan, ano ha? Pero gari kunyan, gari na, nalibong ako kay isip kanina sa <laughs> habang habang in in mention na in breakdown in doan ano. Actually jud kami nga ni kami nga ni habang ina inimod namin ni Angeline kanina, bagan mm. bagan balibong man talaga, bagan video kumurug man nanulo ko sa kakakwinta sini ko nata kay iusin kadakula, kadakuan ano an expenses o ini ini ini ini na ano ana arambagan andi mismo sa Oo, oh, so mga it- na Ay, items grabe. ini. Eh. Sige, paano ta siguro, maano ano kita, mapatrace kita kung taga didiyan si Mrs. Cielo. Taday ko man makontak si Dr. Puentes eh. No? Ah, mahaputa about sa mga arambagan. Ha? Oh, o sige. Sa siya talaga sila ano, siya makapaliwanag sila. Or mga concerned teacher siguro from Sorsogon State College. Oo. Base kung makapaliwanag sinda, kaining arambagan sa mga graduating students po niya to. Anay, grabe na sa pagtaas mo niyan sa mga commodities niya to sa relanse, sa mga merkado publiko. Ha? Pati ini oh, talagang so tios na pamilya, gugubatan talaga partner kaining sitwasyon. No? So dapat makahanap kita kayanin pagpapaliwanag. Sige, deta yung buhian, deta yung tunungan, sagod igwa kitang mikropono, ha? <laughs> Nakampang, deta yung tunungan. O, oh, Beno, antabayan ang mga balita, taod-taod lang, ni mga reports pa, naka-standby si Jade Mape, mga balita ta, ano, taod-taod lang. Basahon ta na mga tambak na ng mga uh, text messages niya at ano. Bueno, sa concerned parents po tabi, day po niya mo yan tunungan. Ha? No rin ang graduation tabi ninda? Partner? No rin ang graduation sa SEC? ah, na tayo. <laughs> Day tayan tunungan, sagod di ko kitang mikropono, oral daon tayan. <laughs> bueno, uh, ah, basahon ta na ining mga mga kunyan, mga text message sa tuya, <laughs> tinambakan kita. Good day, tabi ka Jude. Mao ini ang insasabi ni GMA na mayad kuno ang ekonomiya san bansa. Pero ang presyo san mga bakalon, mahalon. Mao yun ang mayad na ekonomiya. Dire? Okay, <laughs> sige po. Reaction tabi yan. San sa tuya tabing mga paradangog. Ah, iyon, pig, ah, pagpatay sin mga pobre Grabe talaga ang antang niyan. Diyos ko. Ama kong Diyos, grabe ni. Makigreet man tabi sa mga parabati sa programa niyo, sinabigit, Daisy, Nancy, May Flory. Salamat, tabi. Opo. Sige tabi, maray na udto tabi, maray na panguduhan. Sana dahil po nagkukurulog ang payo nindo san presyo niya to ngunyan, ano, san mga barakalon, tapos ini po na mga manlain-lain na problema. Good AM po, mahalon ang lana, wara na mabakal, maghiyaw na lang. <laughs> Paano na daw tabi ang arog sa muya na tiyo, salamat po, iyo po, tiyos man tabi ako. Dahil na po ako, <laughs> ako iyo man tabi, ano, uh, ang sabi ko nga na yung partner, <laughs> dahil lang kita, mag- ha? Nag-ihaw na lang. Ama, um, kung Diyos, grabe man eh. ano, no? ayaw man. Oo. So, Oh, sige ha. Mm-hmm. Oh, sa Bulan Water District, iyo po, ta, ano ta po ini? Ah, uh, maimbitaran tatabi, ano? Hi Jude, paki-greet man tabi sa family Mendres, dyan sa Inarara na always nagbabati sa iyo. Suru Sabado, thanks po from Heavy Metal. Opo, salamat po dyan po sa mga taga-inararan, ipartikularmente sa pamilya Mendez. Ayan. Maray na panguduhan tabi isa sa Indo. Aha, ah, sige. Mm. Good afternoon man dyan kay Kapitan Chito Del Monte, kan Sona 4. Good AM Jude. Dapat presyo San lukad o Kopra itaas man. Diri pag istakon sa presyo na mababa. Dapat itaas talaga. Dapat man. Ano ta- Grabe man ini. So mga produkto na hali duman nagtaraasan para sa lana. Pero ang kopra, halos naka-steady. Hirak man talaga tabi. Diyos ko sa mga mga katugangan po niya to. No? Hmm. Hmm. Uh, good day po. Greet ko lang po sina Vener, Ronald, RG, at saka ang Garapata Boys, pati ang Tagala Pinig. Iyo po, maray na panguntuhan po, tabi sa sa Indogabos. Hmm. Good day po, paki-greet man po sa anak ko na andyan kara mamay saling na si Michael. Magpakabait ka. Kan mamay ha, nan kan na uh, babang na anak ni Manoy Ihoy. Oh. Sige po, ha? Nadamog ito ta. Hmm. Dahil ko na inibasahon na ano, Manay Lena sa si Claire's Jasper. Happy graduation man tabi kan Claire's at sa Kambal. Joji, Mario, Joey, salamat sa pagbantay kan Maki. Si Manay Lanito. Opo, sige po. Sige po. All right. Maray na panguduhan na lang sa indo dyan. Ang tumama dito sa waiting, okay. Um, Pakigreet man tabi Cantilo Gopela. Sin happy birthday niya na March 8. Aba, ngunya na daw. Ha? Happy birthday tabi kay uh, Tilo Gopela. Yan, happy birthday po. Hi po kay Lomel ng Tugbungon. Okay. Sige. Salamat po, Sir Jude. God bless po. Oh, okay po. Sige po. Mm-hmm. Para sa akong tanay ni, uh, good noon, Jude. Paki-informan gihapon tabi kung piraan kilo ngayon ng palay. Dapat itaas naman kasi lahat nagtaasan, partikular bigas. Paki-reiterate man tabi. Iyo po, bago po sa mga, o oh, pakatapos kan mga balita po niya to, na ihahatod ni uh, Elmer, uh, ni Kunyan, ni Erwin Santiago, si ni partner Angeline, ha, o uliton tagihapon sa so mga prevailing price kan mga commodities po niya to digdi sa tuyang uh, lugar. Sige po, marami pong salamat. Good PM po, greet ko lang po si Budot ng Lapinig. Pinakagwapo. Aba, sige po, sige po. Oy, sa Miyerkules po, public line ha, sa BSTB Channel 47. Ah, may continuation ba? O sige, paki-inform ang gihapon. O sige, yun na po. An mga bugas, kulangunon sa timbang. Bata na mahalaw nun na an, ku, an bugas, Yes, kulang partner. Pa. Experience ko man yun kasi minsan sa Relance, eh, mm. diri ko na abanggito na ano ha, na ah, store nagbakal ako sin sayo na kilo na asukar. Mm-hmm. Tapos, eh ako mambaga, minsan may pagkasigurista man ako, ha? <laughs> eh syempre, oh. customer ako, mabayad ako sin tama. Mm. So, dapat tama man ang ihat, ang ma, ma, ang timbang na babakalong ko, di ba? Mm. Sabi ko, pwede tabi pakitimbang mo na ba partner kay tulo naguhit, tulo naguhit ang kulang. Sabi ko, mga dayaong ka mo. <laughs> Diri na ako, di mabakal sa iyo. Oh. Mm. So talaga na, naman talaga irugson, mm. sa rilansi, diri lang siguro yung nasisikop. Mm -mm. Iyo. Pero may timbangan ng bayan kita dyan, dahil niyo? Mao, mao, mao. Mm. Dapat i-report yan tulos dyan sa Satuyang Market Administrator para matawan talaga kay action. Okay, sige. Tawad-tawad tapaan mga nagkapirang uh, mga text message po niya to, 0910-7878490. Uh, ah, happy listening to my lovely wife, Christina Santiago, to my in-laws, Mr. and Mrs. Porfirio Tubali, sina Jennifer, Tunet, Jackie, Percy, and Pempem, And sa mama ko si Nene Santiago. Opo, hali yan sa sa imong mabuton asin na uh, gwapo tabi na aki. No ha? Sige, magbabalita siya taod-taod. Good PM. Si Jude Tabi ini ha. Good PM. Mahalo na nga ni Anlana. Mahalong pa ang bugas. Itago pa ang NFA. Impabakal ang saro na sako. Aho, itago kay ipabakal pa sin mahal na iba. At ah, tama po yan. Minsan may mga uh, may mga arog po kita kayang sitwasyon na intatarago ha, ang mga bugas dahil ang tamahal or or dahil tamaram ang sitwasyon nga tata pag-arog ka ng mga uh, uh, sitwasyon, may mga nag may mga nag-aaprobichar na sinasabi po niya to. Tama po, kumbinsido po ako dyan sa mga reaction po tabi nindo. Bueno, magbabalita muna si uh, Erwin Santiago and si uh, uh, kasamang Angeline Hilana. Ngunya na pagka... Uh, o dumabalik po kami mga tugang, no? sa mga text message po tabi nindo. Asin sa mga report pa niya to, ano? Tamay mga reports pa kita, naka-standby pa si Jade and si uh, uh, Chris Gapela sa, sa tuya pong uh, programa. Sige. Aha. Okay, sandali lang. Ta, uh, aha, hain baya so bed niya to digdi. One. One. Okay. Ah, naka-off. Aha, sandali lang ha. One. One. Okay, one. Naganap. Nakalap. Ngayon, inyong masasagap. Arangkada Bulan News Alert. Naganap nakalap. Ngayon, inyong masasagap. Arangkada Bulan News Alert! Maraming salamat sa mga sumusunod na sponsor sa Philippine Charity Sweepstakes Office, Mungas Station, St. Jude Transit Daily Trips from Bulan to Pasay, Cubao. One Bake Shop, tinapay na masarap, mura at dekalidad pa. 509 Police Provincial Mobile Group headed by Police Senior Inspector Alvin Gruba. ang kada bulan ay nagpupugay at nagpapasalamat sa mga sumusunod na sponsors Local Government of Bulan headed by Mayor Helen Rose De Castro, Sangguniang Bayan, SK Federation President Anika Guelas, PIO Tony Boy Helana, 509 PPMG, Bulan PNP, Bulan Lotto Outlet, Barangay Captain of Zone 4, Chito Del Monte, Barangay Captain of Obrero, Panding Gueta, Villa Las Palmas, Bulan Dental Care, ang kada bulan ay nagpapasalamat sa buo-buo ng Sangguniang Bayan ng Bulan sa pangunguna ni Vice Mayor Awel Gogola kasama ang sampung kagawad ng ating bayan, kagawad Dondon de Castro, kagawad Guto Pironga, kagawad Sin Hirona, kagawad Elmer Burias, kagawad Renato Guban, kagawad Kesi Guray, kagawad Joe Life de Liomas, kagawad Bobby K, ABC President Toto Pichaco, SK Federation President Anika Guelas. Maraming salamat sa inyong support suporta sa programang Arangkada Bulan. Naganap, nakalap, ngayon inyong masasagap. Arangkada Bulan News Alert! Okay na. Magandang tanghali, narito ang mga balita ngayong tanghali. Ito si Erwin Santiago. Ako naman si Angeline Ginilana. Para sa mga headlines, mga miyembro ng gabinete ni PGMA binusalan ng Malacanang sa broadband deal. Senado gustong kuling testigo si dating Senate President Trilon hinggil sa joint oil exploration sa Sprat lease. Dahil sa pagtaas sa mga bilihin, BPI humingi na rin ng tulong sa mga mayor. June Lusada, pinayagan na ng DepEd na bumisita sa mga public schools sa bansa dalawang miyembro ng teroristang Al-Qaeda, tiklo sa mga otoridad. At para sa mga detalye, Binusala ng Malacanang ang mga opisyal ng gabinete kaugnay ng isyo sa $330 million National Broadband Network. Ito ay matapos sa magpalabas ng gag order ang palasyo hinggil sa pagbibigay ng pahayag ng cabinet officials sa nasabing issue. Gayunman, tila hindi pa naabisuhan sina Finance Secretary Gary Teves at Budget Secretary Rolando Andayan Gil dito. Ito ay matapos na kapo magbigay ng pahayag sa media kahapon sina Teves at Andaya kung saan idinepensa nila ang nasabing kontra sa Chinese firm na ZTE Corporation. Sinado gustong kuning testigo si dating Senate President Trilon hinggil sa joint oil exploration sa Spratlys. Bukas ang Senado sa ideyang gawing testigo si dating Senate President Franklin D. Drilon sakaling simula na ang investigasyon sa joint oil exploration sa Spratly Islands na pinasok ng Pilipinas sa China. Ito ang napagkasunduan ni na Senate Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson at Lino Pimentel at Cheese Escudero. Naniniwala ang apat na may nalalaman si Drilon sa nasabing kontrata dahil sa kanya lumipat si dating Chief President Legal Counsel Merceditas Gutierrez upang isang guni ang nakita niyang violation sa Philippine-China Agreement sa pinarmahan noong 2005. Dahil sa pagtaas ng dahil sa pagtaas ng bilihin, DTI humingi na rin ng tulong sa mga mayor. Humihingi ng ayuda ang Department of Trade and Industry sa mga mayor para tulungan silang i-monitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni DTI Undersecretary Sinaida Maglaya na kailangang dalasan ng mga itong ng mga itong mag-ikot sa mga palengke para paalalahanan ang mga tindera na huwag basta-basta magpatupad ng price increase ng walang dahilan. Ipinaliwanag naman ng Maglaya na hindi sila pwedeng magpadalos-dalos sa pagpapatupad ng price control dahil maaring magdulot lamang ito ng dagdag na problema sa mga mamimili. Umaasa naman si Maglaya na babalik na sa normal ang presyo ng mga bilihin matapos ang mahal na araw. June Rosada, pinayagan na ng DepEd na bumisita sa mga public schools sa bansa. Pinayagan na ni Education Secretary Jess Rilapos si NBN Scandal Witness Rodolfo Lozada na magsalita sa public school sa ilalim ng ilang guidelines. Ayon kay Secretary Lapos, maaari nang magsalita si Lozada sa graduation rights ng mga estudyante, subalit hindi maaaring hikayatin ito mga kabataan na mag-aklas laban sa gobyerno o bumuo ng isang kontrobersya. Inamin din ang kalihim na wala siyang magagawa kung mag maging bisita sa graduation rights ang mga politiko, lalo na kung sponsor ang mga ito ng paaralang binisita. Dalawang miyembro ng teroristang Al-Qaeda tiklos sa mga otoridad. Pinatunayan ng, pinatunayan ng gobyerno talagang mahihirapan ang mga teroristang makapasok sa Pilipinas matapos mahuli ang dalawang miyembro ng Al-Qaeda network na nakatakdang mag maghasik ng lagim sa Pilipinas. Ayon kay Deputy President Spokesman Lori Lee Pajardo, pinakita lamang ng pulisya na hindi sila tutulog-tulog sa kanilang pwesto at hindi papayag na pasukin ng mga masamang elemento ang bansa. Sinabi pa ni Pajardo na sa pagkakahuli ng mga otoridad sa dalawang terorista ay lamang. ay lamang si Pangulong Arroyo ang nailigtas ng mga ito, kundi pati na rin ang tanggapan ng mga imbahada na talagang target ng mga suspect. Sa iyo po mga kaibigan, ang kalipunan ng, mga, ng ating mga balita sa oras na ito na sinulat sa bulwagang pambaliktaan ng 1FM. Ito po si Irwin Santiago. At ako naman po si Angeline Hilana. Magandang tanghali Kuya, saan kaya ako magpapenroll ngayong pasukan? Saan pa? E sa AG Villaroya ka na. Kita mo ako? Andali kong nakakuha ng trabaho matapos kong graduate doon. Eh, bakit? Ano nga bang meron dyan sa AGP Leroya? Aba, di mo ba alam na ang turo sa kanila ay computer-oriented mula first year hanggang fourth year high school? Gaya ko, nasa high school pa lang, ay eh, computer literate na. Meron silang separate computer subject at hands-on ang pagtuturo dahil may isang computer na ginagamit bawat estudyante. Teka kuya, ano nga yung trabaho mo ngayon sa Maynila? Computer programmer ako sa isang kumpanya. Yan kasi ang course na kinuha ko sa AG Villaroya. Computer Programming Major in Computer Systems Management. Biro mo, dalawang taon lang ako nag-aral sa programming kasi naman, eh madali ka talagang matututo doon. Dahil bukod sa mahuhusay ang instructors, eh kompleto pa sila sa gamit. Iya eh, ko kaya, ano kaya ang magandang course para sa akin? Aba, pwede kang kumuha ng 2-year computer secretarial o kaya ay computer programming gaya ko. Meron din silang 2-year computer technician, major in computer hardware technology. Kung gusto mong isang taon lang, meron silang 1-year data encoding. Lahat ng course na yan, eh magagamit mo para madali kang makakuha ng trabaho kahit saan. Ibig mong sabihin, kahit sa abroad pwede ako magtrabaho? Oo naman! Dahil sa AG Villaroya ay world-class ang standard at alinsunod ito sa demands ng globalization. Oh, teka! Nag-uusap pa tayo ah! Saan ka pupunta? Dito lang sa kapitbahay. Yayain ko lang si na doon na rin magpa-enroll sa AG Villaroya. Enroll now at AJ Villaroya Technological Foundation Institute and be ready to face the brave new world of computer information technology now. They also offer new technical vocational courses like two-year automotive technology and two-year industrial electrical technology. AJ Villaroya Technological Foundation Institute, the school that helps students face the demands of the world that is becoming more dependent on science and modern technology. Located at Zone 5 Bulan Sorsogon with depth Ed recognition number 005 series of 1999 and test permit number 01 to 04 series of 1999. AJ Villaroya Technological Foundation Institute. It's what you want. Divider, platera, aparador, dresser, PV stand mga pangunahing dekalidad at matitiway na furniture na mabibili mo sa Doctama Marketing. Doctama Marketing, home of good and quality furniture. Ang furniture house na iyong mapagkakatiwalaan. Meron ding iba't ibang disenyo ng sala set, dining set, complete bed set, sofa bed, mattresses, foam, durable and quality plastic wares, monoblock chairs and tables, plastic stool, and durabox. Doctama Marketing offers installment basis on select certain items and discount on cash basis. Kaya't halina mga kabagang, bisitahin na ang pinakamalapit na Doktama Marketing sa inyong lugar. Doktama Marketing, located at Magsaysay Street, Sorsogon City with telephone number 211-4431 with branch at 199 De Castro Street, Zone 3, Bulan, Sorsogon. Doktama Marketing, home of good and quality furniture. Also available at Doktama Marketing, electric fan, stove, and main anymore. Ikaw ang kanlungan ng Arangkada Bulan. Ang programang punong-puno ng mga umaarangkadang maiinit na balita, umaarangkadang pangunahing isyu ng bayan, interview at live report. Arangkada Bulan tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa umaarangkadang FM station 88.7 1 FM. Si Jun Ika, si Jude Ika sa Arangkada Bulan, live, live, live. live. Oras po niya to, 21 minutos bago po tabi magabot ang oras na alauna nin pagkahapon. Abangan po nindong niya na alas 7 nin pagkabanggi ang pagbubukas kan pinakabagong James Dean Sisler Music Lounge and Restaurant. No? Yaon po yan sa Zone 2. Pasiring po kamo dyan, tegosindan nin mga singer. No? Ngunyan po ini mabukas na alas 7 ng banggi ining James Dean Zisler Music Lounge and Restaurant. Alright, uh, ah, kuha untan mga report sa luwasan. Uh, si uh, Jade Mape, maidugang na mga istorya. Naganap, nakalap, ngayon inyong masasagap Arangkada Bulan News Alert. Jade, good morning. Uh, good afternoon na. Ah. Hello, Jade. Okay, good afternoon sa Impiro sa Imuman, Jude. Research study malam sa production sa Pilet, kinanda pa. Sa koordinasyon sa Saato Municipal Agriculture Office, Forest Production Research and Development Institute ng San Diego College Foundation, Nootuba Research Study on Sustained Resin Production, kunahin binatugan na sa nakaagin ng Pebrero 28 sa Sitio Buntay San Barangay Kalumagon na mga na lugar para sa nasabi na pag-aadal. pa sa nila pag-aadal na magigwas sa scientific technology manugod sa paggamit sa antilitry para sa pagsustainel sin resin yield. Diri man makaapekto sa produksyon sa antilinat nang diri makaapekto sa puno mismo. Kasabay man sini, ang Municipal Agriculture Office ang nagadanon na mag-assister sa mga research personnels manaw sa pagpili kan lugar kung hain may dagan at anong sinbili. Para sa arangkada bulan, Jade Mape, baligara sa imo, Jude. Alright, maraming salamat uh, Jade Mape. Oo. Um, may, uh, kunyan, may nag-text sa tuya, gusto na gihapon maaraman sa mga commodities nato ang uh, presyo ano dyan mismo sa Relance ang prevailing price tabi ko niyan ha dyan sa Relance kan mga commodities apo dang gihapon niya to si Chris Gopela Chris Alright, uh, maraming hapon sa inyo, Jude. Sa girarayan yun ang mga presyo ang mga baraklon digdisas to yung merkado publiko. Ang uh, sa panirao, isda, parebagaan kanase, eh. 140 man ang kilo, Urao 120 kilo, Pinusta na bang ulis ang gatos ang kilo, Siburlet 15 an atado, asin sibubugman 80 an kilo. Asin uh, ah, sa mga nakaulay taman dumay na paratinda ki uh, isda, pagaraman taman uh, sa kadahilan nga ni na dagos man ang uh, pag-uran-uran, iyo ang naglawod uh, ng mga parasira ta, kaya nga ni medyo diyo ang supply na nagabot dili sa ato bungto. Kaya nga ni medyo uh, Nagkaigwasinda ko desisyon na magtaas man ki presyo kan mga panira. Sa karni man iyo man girarayan presyo, 160 man girarayan kilo. Ang baka 200 an kilo, and ay manok man 120 pa man girarayan kilo. Sa asukar man nasa 27 an saro na kilo, and ang lana saro na bote 27 di pesos. Sa kape naman na ah, 50 grams ang Nescafe 36 pesos, and 25 grams 17.50. Sa gatas naman, probaga and beer brand, 80 grams, Iguaki, 23 pesos. Asin man digdi sa mga canned goods so ining uh, ah, sardinas, anyang stown 10.50 ang saro, ang megan and gold cup 10 pesos ang saro, asin man ang ligo 10.50. Para man sa mga gusto mo gumamit kan bunay, yung ibagang mga eggs. <laughs> ang small 100 ang saro na 3, ang medium 112 ang saro na 3, ang large 118. An extra large, 124. jumbo 130. Nan an uh, ugaman, an alubaybay, 25 and 1 fourth. Iliw, 23 and 1 fourth. Sapsap, 30 and 1 fourth. Asin an uh, punong na bisap, 35 and 1 fourth. Tiaw, 30 and 1 fourth. Chibul, uh, Chibulet, 20 and 1 fourth. Pusit, uh, 580 ang kilo na kung saan yun yung pinakamahal na barak nandyan ganyan sa merkado publiko. So ano yan na nakuha tayong informasyon dyan sa Merkado Publiko. Jude, balik mo yung sa inyo. Okay. okay, maraming salamat Tabi uh, ah, Chris Gapela sa liwat na pag-on air niya to kan mga presyo dyan sa Relance. And di man sa mga paray, ano, sa mga paray, may nag-text po sa tuya, ang pinakauring report tabi ka na uh, Bureau of Agricultural Statistics, no? para sa dried na paray uh, na kilo, kada kilo kaini as of March 7, March 7, no? Kahapon, 12.50 to 13 pesos ang kada kilo kan dried na palay, no? And then fresh, ang sarong kilo, 11.50 to 12 pesos ang kada kilo tabi kaya na na paray, dried and fresh, no? Yan po ang latest, ha? Okay. Yan po ang latest na monitoring kan Bureau of Agricultural Statistics, no? Sa Bagastabi, will milled rice, nagabot na po ngunyan sa 30, sagkod 31 ang kada kilo. An ordinary, 28, sagkod 29 ang kilo ang prem- premium po, 32, sagod 33, ang kada kilo. Ang cooking oil po niya to niyan, base sa report ni Chris sa Relance, nag-aabot na kay 27 pesos, no? Refined sugar. Ah, uh, tama ba ya, Chris? Ang lana? Chris? Okay, sandali lang ha. Chris Pirabeta Bisulana niya to, ang 97. 27. Okay. Ang sugar niya to, refined sugar, 35, sagkod 38 tabi, ana, ana kada kilo. As of March 7 ini, na monitoring tabi ninda. Ang brown sugar, nagabot sa 26, sagkod 28 ang kada kilo. Ang wash sugar, nagabot po sa 31, no? sagod 33 an kada kilo. Okay. So, yun yan tabi, ano? Pagabot naman po digdi, an flour, an arena, nagtaas na tabi. No? An presyo. So, hinapot ko si Ma'am Evelyn Pagyo. So, ining mga inkakaon po niya to ng mga tinapay, may posibilidad na maglangkaw po tabi yan. Dahilan po sa paglangkaw kan mga presyo kan, kaning flour, kan kan arena, kamote na lang. <laughs> Sabi ni SM. Sige. Tapos may mga um, sa kabilya, ang kabilya po sa construction materials, iyo po mga tugang ang nagtaas sa mga oras na ini, ha, sa mga panahon tabi na ini. So iyan tabi ano, an kunya niya to, an um, ah, price monitoring po niya to sa satuyang merkado publiko, ha, prevailing price, sagod sa mga oras na ini, sa halos gabos tabi, na mga merkado publiko sa Satuya tabing probinsya. Okay. And sa Sorsogon State College, ihinguhaan po niya to na may makaulay kita ano sa mga masunod tabi na uh, pagkakataon po niya to. Mm. Good PM po. Greet ko lang po si Sir uh, Guray ng San Juan Bago from RJ ng Lapinig. Opo, happy listening po. Tabi, and maray na pagka hapon tabi sa sa Indo. Aha. Kaya, uh, yade yade may kasog po ini. Good PN po saro man po ako na consumer sa mga paratinda sin bugas na NFA. Nanotabi ini kay diri nila inuubos pagpabakala atog uh, lima na lang saro man lang an uh, impapabakal sa masunod kay pang pangaranan kana ini kung sino ini didi sa Iyo po, salamat po. Ta-report ta yan sa National Food Authority next week. Kaulayon ta si uh, Manager Cesar Barcelona, ano? I-report ta yan. I-report ta yan. Bueno, may contact number kita digdi sa mga paabot po tabi nindo ng mga reklamo. Ha? Uh, lalo na ngunya na nagtataraasan na po ang presyo kan mga commodities po niya mo. Niya to, 211-1475 or 421-5553. Sa Digitel 211-1475. Sa Bayan Tel 421-5553. Okay. Sige po. Sa masunod na semana, si uh, Manager Barcelona, kaulayon tanin live, tabi, no? Para po digdi naman sa problema niya to sa bagas, ha? Intatarago, oh, mga mahalo na unyan. Oh. Good PM po ulit. Greet ko lang ang pinakamahigos sa harong si Ate Baba at si Ranel. Opo, sige po, maray na pangutuhan. Mm-hmm. Good PM po, greet me lang po yung maka bikers inararan from heavy metal. Thanks. O, mga bikers daw tabi. Ha? Diyan po tabi sa inararan. Maray na pangutuhan tabi sa Saindo. Binabati ko tabi ang mga tumba baso didi sa bless na sina Butoy, Boboy at Budoy. Sige po. Mhm. Aha. Aha si Aha, sige. Nagdadangog pa lang si kunyan. Mga pagriba po niya to sa mhm. Sa Aha. Good PM po si pinaka uh, pinaka cut na aki ni cute ni Wilven. <laughs> okay po, sige. Aha, aha. Sandali, ta iba na erase ta. Mhm. Kadi na kamo sa laog. Ah, uh, Erwin. Ta maparam na kita. Ah. Oh. Apo, okay na ini. Sa paray, mapaaram na kita, mag, mag ano na kamo, mag, um, Okay, good morning po ay good afternoon kay Kagawa Joey Guban. Ah, uh, siguro pa pakatapos po kan sa muyang pangudtuhan, taday pa kami nang runtuhan digdi. Mapasiring tabi ako diyan sa Indo. Ano po? Kagawa Joey, opo. Opo, ah, uh, Pwede tabi makisimbag. Pagkatapos po sa panguntuhan ta, kay Kagawa Joey yan. Mga 2 o'clock na siguro, mga alas 2 na siguro. Ayan. Apo, pakalunch na tabi today pakita na kapanguntuhan. Tabi, apo. Ma mapasiring ako dyan sa iya. Ako, ako. Amo. Okay, bueno. Salamat nun tabi, ano, kan sa indo tabing mga text sa Samuya, digdi sa Samuya tabing programa. And uh, sa gabos na mga bisita po niya to, si Ansatuyang Public Information Officer, Mr. Tony Boy Hilana, nakaulay man niya to, send. Opo, pakalans ng tabi, opo. Makad, makad to sa iya. Okay. Si Colonel Ardales, ang satuyang Police uh, Community Relation Officer sa na uh, Campo Salvador Escudero Sr., si Mr. Ben Timbas, and statistician kan Bureau of Agricultural Statistics, si Ma'am Evelyn Pagyo kan Department of Trade and Industry. Salamaton tabi kan uh, paghiras tabi kan mga impormasyon and mm -hmm. Okay. Sige, tabi. Alright. Okay na, mapaaram na kita. Salamat tulong sa gabos na mga texter. Ha? Unahon ta siguro si partner, hainan microphone tayo, to sa ibong. Ang microphone niya to. Ha? Bago kita magpaaram. Okay, partner, mapaaram na po kita. Uh, si Sen, mga babatiun tamo niya na paghahapon. Ha? Mangimbitar kita sa ano, sa, sa Wednesday. Yes, uh, uh, sa mga listeners po nato na nagtabay man sa ato na programa sa public line uh, magkakaroon po kami sa continuation sa, sa amo na segment last week, last Thursday, and about kani po sa drug addiction. Ang guest, uh, guest po namo uh, ah, si uh, PO1 Edgar Kalupit. So, sa Wednesday po, mag kita, magbaratian kita, tapos asahan namo na magpa-participate po kamo sa amo discussion. Mm. Nasa intiro po na naghinanyog niya sa programang Arangkada Bulan. Uh, ah, time na, no? Alas 12 na. Good afternoon po sa iyo, Nan. Uh, God bless po. Okay. Si Kevin. Good <laughs> evening. Siri uh, gusto ko po pasalamatan ang diba? mga kapadian kan uh, Parish of the Immaculate Conception, lalo na si Father Jerry uh, Del Prado, si Father Frank, Father Ninoy, si Father Sards, Sarge, siringman ng mga Parish Pastoral Council, uh, ang mga opisyalis kay ni. Papasalamat po kami sa pagtaon nindo sa muya ng mga impormasyon para sa simbahan. Asin man, pinapasalamatan ko po ang gabos sa mga nag-arantabay digdi sa Arangkada Bulan, lalo na mga taga-Blaze na perming nakatutok digdi sa samuyang programa. Inimbitaran naman po kamo sa aga para sa samuyang action at balita. Kaibanan po dyan si uh, ah, Karekto. Karekto Valeriano, mm. si Ringman si kasamang Jude. As ah, in, sa indong lingkod, magre-report man. Mm. As ah, in, uh, uh, gusto mo po pasalamatan ang gabos na naghihinanyog, uh, as in, naghihiling kaining sa muyang mga programa. As in, sa gabos ng mga uh, tagabulan na uh, pirming yaon sa pagdangog sa samuyang arangkada bulan. Okay. Salamat po. Okay. Noel, base ko na ibatiyon ka dyan sa, Sendo, sa mga <laughs> lugar nindo. Arthur, uh, gusto oh. ko mabatiyon si ano, General Manager nato sa BSTV. Ay, si, si ano, Sir Bossing Nick. Nick. Nagdadamag yep. pa lang sa tuya. Oo, always siya nakatutok. Opo. Tapos na, si ano, si Superman. No. Ang mga kaurupod nato na uh, production staff mm. doon sa BSTV. Mm. Uh, Lalo na si Superman, ano? Yes. Okay. Uh, Sige, uh, Jade. Sir, good afternoon po. Jade. Uh, binabati ko man po ang uh, ah, sila daddy, mami, and then, uh, <laughs> syempre, mga katugangan ko man, asin man, ang mga, sa kong mga barkada, si Lexter, si Jason, asin man. Uh, ka ah, na siguro. Yun lang po. Thank you. Oh, si, ah, si Noel. Okay, uh, bago ako magparam, uh, gusto ko lang na greet at mga ang mga karupag yan sa JP Laurel. Particular diyan sa Purok uh, City, sa Lalong lalo na ano, mga uh, grupo ko man sa Bayan Emergency Assistance Alright, uh, maray na hapon po and uh, ah, batiyon ko lang po ang gabos na nagdadangog dyan sa Zone 1 asin sa Libertad. Salamat po sa palagos na pagsuporta asin man po ang Dupela family dyan sa Zone 1. Uh, ah, Royal Blood Organization na kanina nga lang nagtauman uh, ki community service kaibaan uh, barangay officials. Kasinman and ah, mga kasingapian ko dyan, mga nagdadaang buwan giraray. Salamat sa mga listeners ko sa sa Masbate, Rubin. Sa naabot sa broadcast na mo. Salamat sa pagbati din sa mo. Uh, good afternoon everybody. Okay. All right. Happy listening kay Joe Gomez. Tawad-tawad lang tabi kami Matex. Uh, salamat man sa Villa Las Palmas Subdivision. Pasensya na po kamo kung hindi kita naka-announce kan sa tiyang mga loto uh, ah, uh, ah, winning numbers. Ano? Ta, si Mira si kasamang doming. Dito na nakuha sa mga uh, ticket. Sa Mon Gas Station si Kapitan Chito Del Monte. Salamat po kan sa indong pagantabay. Sure. Abangan po nindo ang pagbubukas kang pinabag, pinakabagong James Dean Sisler Music Lounge and Restaurant sa Zone 2. Ngunya na alas 7 nin pagkabanggi. Salamat po. Next week tabi, same time, same station. Si Jude Ikap tabi ni sangaran ni SM Body Mendoza. Sangaran po nindo Gabos. Salamat po. To God be the glory. Sure, I made dinner plans for you and me and no one else. That don't include your crazy friends. Oh, I'm done with awkward situations, empty conversations. This is an SOS. Don't wanna second guess. This is about. never get. So this is where the story ends. A conversation on. is an SOS. Don't wanna second guess. This is the bottom line. It's true. I gave my all for you. Now my heart's in two. Yeah. This is an SOS. Don't wanna second guess. This is the bottom line. It's true. I gave my all for you. Now my heart's in two, and I can't buy the other half. It's like I'm walking on looking glass source of all. 88.7. Computer access. By your command. This is 1FM. You are a meathead. Kayo'y nakikinig kay DJ Kenji. Mixed people. Music. This is, this is mixed, mixed emotions. emotions. Gusto ko yan. 24 hours a day. I know just when to drink. 107.1 FM. Gusto ko yan. Magandang hapon, Bulan Sorsogon. We've got 10 minutes makalipas na pang 1 o'clock in the afternoon. Kumusta po ang uh, gloomy Saturday afternoon natin ngayon? This is your uh, DJ on the radio. And I'm back. Medyo nawala tayo sa ating first Saturday of the month show. And uh, it's because of uh, mga inconvenience. Ganun. <laughs> Magandang hapon po sa lahat ng naaabot ng ating broadcast sa ngayon. Mga taga Donsol, mga taga Castilla. Hello din po sa mga taga Magallanes. Hello sa mga taga Bulusan, Barcelona, Matnog, Irosin. Parting uh, ah, dyan sa may uh, ah, Katarman, Northern Samar na kung saan po eh nakakaranas sila ngayon ng uh, medyo mm, super uh, baha. And uh, likewise hello sa mga taga uh, ah, Masbate. And uh, of course, dito sa Bulan Sorsogon, sa 63 Barangays. Magandang hapon po. So, jam with us here sa 0929-226-7700. That's the right number to text. Alright, so hanggang 6 o'clock tayo ngayong Saturday afternoon. I'll be giving you more of your favorite love tracks. Habang kayo natutulog dyan, habang naglalaba, habang nag emote <laughs> ano mang pinagkakaabalahan natin ngayon. And uh, sana eh, maging uh, background po ang 1FM para sa hapong ito. Straight from the heart, coming up right here on your favorite number one radio, 88.7 1FM. Gusto ko yan. I could start dreaming but it never ends.